Нелли Петровская. Шура Лилий. Повещь. Ялігу лабамра ларать. Ем ежел емрадырезем курынзагайзанах, эбе машина жинжен анзайылдым. Шуран утмашутларым. Кымыл шикленюлле, яла хывыртырақ шидес келет. Пеледіпха мана онда нигам да кетмеш. Пілетсем аяланжыш, шумыр бірегешін, Шулын игіенебеде ыраш чыштырдадать. Унзасы халхана ыры кевебек пырза кереть. Ыраш уйы тәрлерен терлерен чечекпе виденне люцернаны бушланчы. Сара, шуры чечексем хем сапса шылдырзен шылдырзеняза елдереші. Чуна ужаган вырын. Инжекте мар, мазар. Эбі шулдан бұрынза шавындалла утрым. Унда ман анне вырдать. Эбі күнда зірен шақ вғытра келзе күрадып. Ағы эбі вір және палық жарын жарынзатыдым да, ұн шинчі сону кержек шіне летін кердім. Тен жем. Галі сону кердеге, қашқырзай адым эбі. Хам күжа хамын әненес келмері. Анжақ сону кердеге де, яжібе хужамачы де, галі нах. Палығы шинче шанма әлгерне шура лейлей. Эп ним дума аптыразадыдым. Манума шарран чупны ачалых, шкула жүрені сукмаксем гилзе духрыш. Везем пурде галя башығынна. везене галя зар аза илмеде жүк. Унбай бир эне жидерме жүрене, пірле сене хадерленне. Эбі галя туфлине тұғынса клуба да сахалмар кайны. Міндері әмітлене тіміре бір телейлі бұлма. Эбі ғалі палығы жүмінде хама тілінмелі пөтікте вайзырын дұйрым. Мен вұғыттыны жапла астумастып. Мотоцикл керлені елден гайсан пұжа жіклезе бұқырым. Ага, мотоцикл де мазар давра шулзыр мензір әріхтерзе шаврынжы. Эбі аркадия баллазы елдім. Анжақ выл шаврынза да бұқмарі. Хай келіне шул жіне ялалла вештерчі. Аякрах тамар херзень хаваслы юры яныраре. Эшрен даврына шикен, Мазар ділне юры шапланжы. Ураба жинже ларза бұраган херзем тем жинжен кала Кышт аякарах кайзан пір ұжы сазы калех юры бұшларе. Он жүмне тада темежі сазы худшынжы. Юры ял енеле юхре. Мана паян хигун узал телекпек туйынчы. Эбі яла галі кугамыжы ватне чупрым. Хаммін гурныне хура чаржав сәдірзе андарны бек сыдырза аға лех пүлчі манын. Алыға үш сәрзанақ курны чын иккенне пәдім паңлан панланза ғалі Галі жы хура тумба. Сәделі умын желарадь. Хура айын яйынжен шуры сүйжі күрінад. Эбі анасывлық сундым. Вăлман çине темле хоранын тинчеç ыйхран бұраннын бăхса илчче. Галя шүк, пырақса ғайры мана, тере вăл шыппын. Эбі пуган çине вырзалардым. Калашма да, йăпатма да Вăл ура çине тăчче. Щук, тере те карчык, аллипе пĕç Пул заиртнене унын шапла ғыненес келмері бұлмалла. Манында ұнасыма хушма чілге шаврын маре. Вот мін левыл, кугамы жын бұрынмалла, Мнуген. Елена Сергеевна, таваным, перзядым ебі. Хама врентне учительницына манын ошысымақ сембе ебадас келчі. Анжақ марым, пүрнезене жеш пәдіға жабек хушкаларым. Мана мен, манын мая хазаплан мала марынде. Хамында галі жүмне выртмалла. Амыш не шель, Унын вара газапланас пулать. Вэл ожы кофты дыханчы. Ну, адя. Галі вильне вырына кадардам, Тереде вăл алык патнелле утре. Эбир пахча кышинчи шавра кюлі херіне бұдамыр. Күлі хуйға бұтны шин небек, тексім мін гурынать. Елена Сергеевна емрай неларчы. Эбі хурны жүмне таянса, күлі жинелле лепықрым. Галя, Галя, мін леха капла, пажылдатрым ебі. Хиреш негамда да мере. Шумырумынхи шел гына жінжі шуры лилизене хумгандарчы де, візем пірбірінбе тем жінжен пажылдатрыш. Візен шешкізем жіне сирбінне тумламзем, шив жіне кушулбек Галя хыйчері бұлзан, ак шапла забаны бөлітші. Тереш шуры лилизем пірхарыс. Шиллы планчы. Эбе чергушлензе итлеме бігендім. Галя, телейін пір күжінжен шербет те те тебір күжінжен күшілі думлать. Кала журан. Эбі мотоцикла шул херіне тұратырымда, тараза батне жұпса бұдым. Каача, шывештер земір, ош хыпре, тері мұнда шывешсе дыраган шамрық шынна. Бұл шавындах витрине манумырақ Тавдабуш терімде сисмезрех ына жән бұқырым. Сенгер күшсем, сенгер де Кыва квакрах сенгер, манын ұш хыпны самантра хирце гайре. Пархадар гурыр, тері качы Унын ыжы кулыба шудалзадыраган шуранга сәне пірре херелзе тепре шуралза гайре. Күшізенде шуды, хаваслы хелхем ялғышса елчі. Вăл манумах пырзаты жде. Камезе? Ыштан? Тезе ыйтрре хыпынса. Ман чунра бұл булман ыры туйым Эбе юраду çулымепе керлесе çунаган кывайтыш негерзе ükнине туйса үлдім. Каччы кучне ман шинчен илмезре халлысене тулли патне Анчах тыдас вырынне ына ттерртсе Эбі тараза хывырт шаврындым, витрене дыдас тезе кышт үбіндім де, пүш шабырза саланза ғайрыш. Шуры дудыр таразана анчы. Малдан выл пура сарлагыжы бе хитрен сарылса вілдірдетре. Ундан шыва керзе үксе тесне шухатре. Эбі качыбасы булашмазырақ мотоцикл енне шабырындым. Анжақ выл мана алыранды цачарчы. Эбе унчине тепір хутпықса илдім. Выл шамгесіне ун глаза анна сара катрезене шылса егатре. Хай перчен мезір кушран бахре. Нумай ябала жинжен итреш шавгушсем. Хаклы ябала земберге галашреш. Эбе візіне ынландым. Ман кығыр пірре, пәтім тенчене ғыдалаза илесле сарылса, иріккінде канышланзывыларе бұларе, тепре пәтім келеткене халичен ұнланман баш шундарчы. Агроном, терімебе ұн жинжен көжайлмезір. Катчы мере? Урах унжине дезе тузанлы шул батне чупрым. Мотоцикла тапраца малалла ыткындым. Сисмезрех тараза енелле шаврына-шаврына бахрым. Анжах хышра шекленеген сары тузана була, ват емразе майынче теллерзе лараган тыван ялзар бушне нимменнде кураймарым. Пызыгахмар булсан да, илемле пирин хышри күлі. Йри давра вада йымразем хуплазаларныран, унын шыве яланах хурарах тесле гурынать. Херрезенче вара, хура чаршава угадытца шавырны евер, шуры лилизем читрензе Ун жинче яланах кемел шаржа бек, шуды хумзем пірбірне бірне хваламалла вылляще. Күлі херрине духсан, Эбе яланах чун не дуяганчы. Паян темжін сирзе брахмаламар мартунзық пусре. Евір дуяма сүндерме май жыраны евір, салтын за шыва кедем. Шыве ожада шемше. Шымжага жешмар, чуна да кандарад. Эбе шыва пэчек ачалла, Алыба шаба-шаба илдемде кеміл шар жабек шуды тумламсем тавраналла зірбенжіш. Веде хумсем ман шума пыра бұра жашланма мабушларыш. Какарда калех савыны шекленче. Эбе сисмезірек кулзаярса шуры лилизем батне ішсе бұдым. Візем мана чөребегек туінчеш. Мана шыппын тем каламашы жидезейдлерім. Анжақ пір сазыда илден мере. Вара Иге пызык чечеге тацаилсе, не тирдемде, шывшіне мезерле выртса мала лайшсы гайрым. Шак самантра, ман ожамра юры кевеленме бушларе. Академире веренне пуша пушавағытра юрлаган юрра хуллен юрлаза ядым. жинчи каексем, ман манзаса хуплашын тарашсах чевілдетреш. Ял жүмінчи хырлықра кукук чарын мазыра Ундан кугамай нумай ан жүре, кашхя бат шемелле булать, тенине аса илзе, ширан хирине лейшме бушларым. Шив ошахланче, ура жіне дадым. Шак вғытра, ват емрахы жінжен кындырла тараса бадын жетел бұлны качы тухриде. Тюрех ман бадалла ұтма бушларе. Ага был шив хирине хшитре, Хайман жінжен күшне илмеш. Эбі мелли костюм баше не манзах, ширан херенелле качына хірі жутрым. Именю, чыклыхе, ташта кайса Эбе Эбі качы күжінчен тем шыраза пахрым. Выл чынмеш, эбі чын деп. Сатри шыпчықсем шыпланчыш, хырлы кук-кук кукта, юлашки хут үпкевлен авыца ілчы. Хевелен ылдын кустырми варман хышне пытанма васкаре. Кам эс? Ыйтрмепе шыппын, качы шинчен куча илмезір. Кам эс? Тере качыда. Унсымахисем мана хам сасын ахрымы бек туинчеш. Эбе куча хупрым. Шак самантра хама темле ыры телек курны бек туйрым. Темеше çулхуши, каярах павара, шивырма выртсан, куша хупсанах курынаган качы халь ман Эбе вăл каллех çухаласран хыраса, куça ушрым. Хальхинче вăл чăтре ăшĕнче ирлсе каймаре. Çавă, çав каччăтăрать. Сасы те унынах. сирен ман хăлхара янраган палланы шивăх сас. Ун енеле пусрымда ман ура тупанне темскер Эбе кардах секрем. Кам эс? Кама радан, Ыйтрмепе тепр хут. Кузымақсене әбі пір шуғышламазыр мазыргаларым. Кувыл чыре сасы бүлчі. Качы манура жіне бұқса үлчі де, чыргүші таранах шыва шуды батин кебе хутса Эбі хирург теревіл пішкінне май. Эбі тень ура жи шыва юнба херелніне азырғарым. Качы чын мере. Мана етреде ширан херінжі емра дұңға дейшіне урадубанне вылдадарынны иккен. Хирург ына каларма дыдын маре. Мана азарханса шавытса, пахча шумебе больница енелле васкаре. Утны май вылман жине ошын бұхырде, кығыры жүмне еребен чымырдаре. Эбі күжа хупрым. Шак вұхытра тенже маншын чечек пахчи бұлзадыды. Эбі шавчедек тенжіне... Хам әмметри юраду чәнне тәнженевіш сегедім. Манын савын ибе юрласта, ересте келчі. Эбір больницына житрімір. Качча мана пуган жинелар түрде инструментсем қадірлеме дыдынчы. Пушна пыр, теревіл ширеп сазыпа. Эбі пужа анжақ самантлыға жеш. Ундан вăл скальпель тытнине те, манура тупанне мменнле пăлханса каснине те, вăлдана тас çине пырахнине те, сурана бинтпа неде, те куч сиктер мезр пăхсалардым. Ман черере пірреміш худ шекленне юраду, үссе, үссе саралза бычы те, ыратныне пача хуплаза хуче. Врач аллыне жүре. и жаплах хам вырында ларадыпха манын тымалла да тав туса тухса каймалла инде. Анча хепе хускалаймастып. Темінле ынланмалла мар вай мана пуган шумне падаларе. Врач манума пырзадыча. Эбе гены ятлы теревіл пыжылдатса. Галі, тавырдым эбе. Чывашла лайық калажады резер. Эбі чываш. Чываш. Эбе зире Эрмен хере дезі жұтларым. Аттиман чынақта эрмен бұлны. Варжыра вілне. Анне чаваш. Терім шыппын. Шак вғытра шене галыге шалтлатса хубынже де, пюлімалық не хыттын шакарыш. Эбе уражене дырза, алық патнелер забусрым. Сире утма юрамаш. Алыға тевір хут шакарыш. Гені мана пуган жене ларца алық патне ытканчы. Шта каядын, перзиядым ебе. Сирин кебірейлме, эбі хывырт, тереде каччы, пүлімрен тұқса кайры. Эбі шыва кемелі костюм башешларны не азырхарым. Пүлімре пір пітчен юлзан, шунза туғаславыдандым. Гені келечен тұқса каястезе алыға ұшсаядым жеш, хиріш кереген жынна бұрза шабындым. Ку гена бүлчі. Выл мана каялла шавытса кертірде, кебе не дұхынма бұлышры. Кетседіраган шиннан түземе пітірі бұлас. Алыға ұш саячы. Пүліме хамыр тракторист тракторис керзедачы. Мана гурзан тілінзех кайры. Калі? Мен бұлнызаны? Урине вылдадырынны, табырчы врач маншын. Тракторист маншыне че ең бақса елчі, ундан хай мен жән келнешінжен хыбаланза қаламадыдынчы. Эбі пүлімрен шыппын тұқса кайрым. Кашке абат шинчени хал шухыш. Эбі тюрех сад пахчине кедім. Сачы ытла мар бирен. Анчах хитрелі тагамада илертмелле. Редин-редин ларцадухны лапсырка ул мушизем хушинче, терлерен шырлатем мизем үзеші. Күлі кайма ядарлазах сукмак хывны. Вăл крыльца патн бушлаза пучласа, кюле херрине çитиччен çип çапнă бек тăсылать. Сукмагын иге янебе чечексем. Вут пек херлле çеçкелле астра, герань, гладиолус, шанграв чичеге, карда вешенче сирень. Кюле патнчи ккетесре пилешсем. Ундах хер хербек пучне уссалараган шамрак хурын. Куманын чи юратны вырын. Унда хышлы тенгел де бур. Вуннымыш классра бірене жүхне, эбі шак вырында урок сене экзамен зене хадірленме юрадатым. Академире віренне жүхне вара, чун иленне вырына час-часах телекре гуратым. Эбі шак тенгел жіне бұрзалардым. Катрахурын мана кетсе захлана булас. Эбі бұрзаларзан шамрык певебе ман енеле кашта хавын заилчеде, Тенге евер шул шисембе алы шупсаячы. Сулхын жил кащив харза келнине систерчі. Вăл чр бек малалла чупса кайрре, Шадангарда херрипе юзеген хурлыхан тембисене чаштырда тарза жашлары. Ундан шинче пилеш туратынчен уртынса, чутчу ярынчы. Вара улмушизем хушибе йыпшынса, калехе бұлараган хұрын хурын батне Те хурын бахчи ыттыйевсенчен шүллерех пулнышын. Те ытла мын та кытра пулнышын, шил ына ыттыйевсенчен итларах савнын дуйнать. Вăл пөрр туратран тебір турат шине урдынчы, шуха чабек шығыра-шығыра илчче, пахча тебір вешенче шыпчык качса кайса юрларе, хурлыхан теме ышшынче шебіш кайык, тем шинчен де, ыйыха бутря. Эбе пір хужы ыдарай мазыр бахсалардым. Паян ман телей çунат сарчы. Кашны йывыжа, үзендірана бұрза ғдалас келет. Чырере ожы. Пөдем әмет хушри кэтсе бұрынны азамлы шумыр чашлаза шуза ертнебек ұжада таза. Шак самантра эбе нимшин де жуғышламарым. Сазардык манран инжехте мар ураза сильденче. Эбе ул мушизем хушинче палыраган мілге батне Галина, херем, эбе сана мерем, тере кугамай утма жарынза. Вылман жине сынавлын бұқса боласта, урана шихны шуры марлі назар хасан Уруна мӹнь булны тата, мӹньжӹн шихны. Эбе кул саядым. Нимінде булман, кугамай, нимінде булман. Ана хул бушинчен даларым да, эбир кил енелле хуллен утрымыр. Калина, сана паян тем анланмалла мар. Эбе кугамай дадым. Выл ман тингерсе тингерзе анчах анжақ тетемре немехте азыр хаймаре пулас. Шабахта манын кашны хусканура, сазыра, пурнышымра пызык улжыну бұлныне сисренде. Вăл паллах эпӹччене секетре, паян сымах телешшинче небе ытла чухын, чухын, шихын шихынмаççы. Хам мӹнь каластенин çуррине те калаймастып. Кугамай мана ынланчы булас. Хулранды треде Саргаланса тем бұзығыш эмелге сараган улмыши хютинчен ұйық шудыне лейлзі духре. Эбе квак ле лебықрым. Тінчерек кам курман бұл, ағақ пек бет тулзаларны шуллахи тюбене. Пітчен бұлінде хай бе хебірдезе кулаган ұйыға. Ытлада мынгымыллы бұлі жавыл. Хай пітчен нижен немчухледе кичем марбегіна. Хыйын илем візірбүшне нимінде керлі марына. Пурне де хыйыншіне пахтарны де шидеттер унжын. Эбі шүтшандалыға мен ачаран юрададып. Пәчік чухне алла сарса, күш сиктер мезір түбенелле бұғаттым. Унды катрам білетсем, манжын темдерлі ябала да булачыш. Хажызем пызы кудымсембе арза бузаган улып майлы, тепризем питне тудырба планы хербек, вишшімішсем вара юмахри лажа утланны паттырбек. Шабахта шутшандалы келемне, эбі нихшанда паянхибек ынланайман, хаклайман иккен. Кугамай ман жине бақса кулса Ара, вылда кугамай бұлса жұралман ха. Манбегех ширім болны. де бұлны. манбек диплом үлзе малдан шул эшлеген шамрық специалист мар, пәрр ачаллы учительница, талық арым Эбе Эбі ун кучесенче теммелле хырушлы каныш канышсырлыха курдым. Чеппизем веже зумменн візіне хыйсенчен уйырса ярас чухне, агышсем шапла пылхана шейден. Кам был, ый кугамай. Унса синче пажарханны де, савынны де сисинмере Анчах унын туды азархасан, азырхасан, шавдери аван марландым. Шав замантра урана хурлыған турачы перінчі де, эбі хыра хура жинче сиксейлдім. Асты вара хезе, азырхаттарчы Хирурги? Аван хитре гатчы. Паян ирхине паллашты мұнба. Юлашки сымахесене вăл хыйне хый сымахланы евр каларя. Ундан алдыне ман пущине хуче. сана кирек камба булзанда да теле шеш сонадып, Галина тере вăл шыппын. Шак вăхытра юнажар тăкырлыкра хуткубысса силдензе кайрре. Темжен эзеклере вăл, асынзывларе, тагама ченже тунзыхларе. Аркадий булас тере Кугамай манын малалла узынны шивиде серсе Ожы жерелі качы, пір-бір хер жан жүралнадыр. Эзі віренні жүхне ялан, сан біргі. Кугамай сыма ман хылхана кемеріш. Хутку бұзын тунзықлы сасиде, манжын тілінмелі хаваслы кеве бегілдінче. Манын пөдімден жейлтмелі юрлас келчі. Эбір пүрдегі демір. Шин юраду бажеш пурнаймаш, абатта жемелле, тері кугамай манжине ошын бұқса. Кугамай каланы пірре түрре келмері, сәдел да манын шиес келмері. Эбі туды, чунра ужыда, канышлы, хамын пүліме керзен вара, тәлінзек кайрым. Унды пур ябалада шынелле хитреленне. Пір самант әбі пүрт өмінжі пақчари чечек шурны сиренжіне бұқсадыдым. Ундан чүрежене ұшса ядым. Пүліме чималдан сирен шаршы жегір задульчы. Варамын пөчек пүлім чын-чын шытмақ пек жы. Ебі варахын салдынса шивыр мавырдырым. Ага хуллен әзіклеген худку бұссасы, пирен пахчадельне жетсен Аркадий шивырмаш. Чыре пір шеш савать. Ман чунра юрысыма хезем пуштарын забыджыш эбе сазызар юрларым. Тулса житне уях, сирен зембе выляза тача тача де, майы бень ужы жүре жирен бұрза орданча. Пәр авық, пүліме кеме қыраса чытрензе дынығышын, чүреже сак кешіне сіксе үкірі. Вара азархануллан шуса, ман мендере жудатры. Вăлмана çупăрларе, ачашларе, анчахепе унăн ышине те, те туймарым. Çак вăхăтра чӳрече умĕнче хуллен азырханса бусакан ураса силтенсе кайрре. пір саман сывлама чарынса итлерім. Урасасы сасы шивхарса, шивхарса пычы де, лет ене лето сирен турачы, лыстырдатса Эбе вырын жинжен шеклензе пір заман тұқытса дадым. Ундан чарневешін утса чүреже батне бұдым. Шуры чаршава сирзе латин гердім. Сирен теме айынче гена дырад. Энде уйықта пақчақ ішне шузанчы. Туғыча квак сын шапре. Гена шаплах сирен теме айынче Аслы жавдан хын са себе, хыттын авыт саярзан, выл ыйхран враннă шинбек шардах сикре. Гена! Чудах кышкырзе амарым эбе. Агы выл кандык патнех пыче, аллинчи чечекне пиче шумне тытре. Ундан уже кандык видер чурече саккешине кешіне хучаде, пызы зембе пахчаран тухса шухальчы. Эбі чечек шихине алла илдем. Візем чере, нюре! Эпе візен языр ханса жүмне чымырдарым. Ундан кандыға хупрымда, пиде чечек хибе хуплаза, кешех ожы ғыйық ыдам негірзі үкрім. Шудальчы. Эбі чүрече каррине хыра халыпа чүрече чүречерен бұхрым. Сирен шеш кезем шулдыра сывлым тумламысем шагынзадырашы. Шулчысем шав тумламсен еврыжыбе шерелле узынны. Чүречене арзанақ ман пәчек пүлім юрыза себе Сар Саргайык, чегеш, хырлыхра вадаган кук-кук сасызем, пір бұлса, тілінмелі хитре ве пірлешіш пәдемшер чымыры үрләттейін, ман чунра да сымақсыр кеві жыранчы. Эбі пүлі малықне азырғанулын ұшса зала дұхрым. Куга мая ыйхран вырадас келмері, анжақ выл манран ақтаны иккен. Эбі черне вешшен үттіне күрзан, ман не бұқса илчеде. Піреге гон келдеқлар малла болы, Урушыш сагайзан вғыда тадағытлар сая ямаллам бұлдыр чүптері. Эбі мерем. Унын сәт шыржы кереген алыне турым. Кардыш не васкарым. Тебір темеше минутранынде әбі хирде бұлдым. Ялдан инже де мар, шул гені геныба пірреміш худ тіл бұлна тараза батне Витре туп-тулы, тагам шывы саешне булаз. Эбі натық марым, умарах шударзалар тұрымда әшме бегендім. Шавығытра çинчи сыннымм чухеннине курдым. Пір заман ним шуғышламазыр унжине бұқсадыдым. Гені батель бұлны саманда ун Эбі ман чынласах унчухне, манчынлазақ ош хыпнычы. мерм? Эжей Жеймерін жав! Пужынды тудыру таразана левеш анныне шывра бутнине асна илғадада. Эсе савны жин ына иле Сибирге сымақта да пратмарышке, янразагайре темле халичен илтмен сазы. Эбі шүжензе илдім, ундан витрене аякарах шударза мотоцикл батне васкарым. Малдан эбе тым жирми тавражынчи тул уйне шулдытрым. Тулы уйы, пиде анлывыл. Иге бейші шулша шитне кальча, ерхи шилбе имжерін чілдірдетсе хумханать. Вăл кашны минутрах малалла туртынать. Кабашка çрсеткен немзе вăйлеть. Эбе кальчана алыба бұхрым, выл тем жын мана сапкария чаевір дуінче. юсет, ынлан ынланмалла марс мақсымбе тем Ундан ыра шуйне кайрым. Кальча піркашрақ палырмалла үссе патмарланнын дойынчы мана. Ун шейін ирхи шелбе ұрша чубад. Айван скерзем, жаним немчухльден лан мастерезир терімебі. Манумри кальча шилбе шіреші еғавын хавынзаилже де сазы вайланчы. Тебір шиншын ку чыштырдатны сазы шеш пулі, анжа хебена урыхла илдедіп. Кувыл юра, Үзендіранын эдеме мұқтаза кевелеген симфония. Ана тыр бұл мін вырза не ақшарададь. Эбе ыраш хушинчи шумкурыга бақса жүрерім. Аптырамаллах мар. Кажал йытпыржи шуктезен дюрадь. Эппин иртне жол игі хут шумланы пызық узы күйчі. Вырыс маяне ұмай мар. анжақ пурха. Тепрерернерен візем аяла булашы де хыземех пыдеші. Ираш пиде парга. Кальчана иге худ абатландарны лайық пульчы. Хынықны ергебе эбе хире йылдах пақса шаврындым. Мана ынза булаган тыры калама жүк савындарчы. Теттімленеспе ирхе шертме вардаган трактор батне бұдым. Мана гурзан тузанба мазут павараланса бәтне Аркадий хаваслын гулса Тракторне жарза кабинран Салам, уйхир бегене, теревыл. Ундан тузанлы пинжакне шиввички жумне брахраде, витрери леплензе гайна шивба шаванма бушларе. Паяннума ешленезі сыма хушрамебе. Ага, тере Аркадий май. Ава келет, хушса хучы хейшавындах. Ошта? Кам? Ава, Трактор хышнелле шыусыр бітір Аркадий. Шуты тумламзе манаган хивел шутинче кереннен курынса шире йывырын үкреш. Качы алыбе тебір ывыш шывыса елзе ман жинелле зірбетре. Чазах Василь биче ки курынса гайре. Чимха, халек шыва ангерт хамана, эбе күлере керескенече, аяк карах пырынзадыдым эбе. Эбіде санба бірле шывагеме әмітленеттімде. Халенде сана күйлі кетеген бур. Ебе алды бе шүшне шылза Аркадий. ыран Иран культивации туза пәдередер, сымаға бірмадырышым ебе. Василь Биче, Аркадия улштараган тракторист, пере сонза кабинына кірзеларджы де тузанланны, кил питне вам, тере Аркадий ывшибе шывыз сайлзе. бұш, эбі, ес, мін ашкынадынара? Кайла чакрым выл ман бадалла утныне курзан. Бұл шивы харах пырзадачы. Эбі он жіне тингерзе бұқрым. Чынақта Аркадий хитре ачы. Хирачан небек, табылка херлі дудалла, хура күш таза чагыр күшзем яланах ұшын, Шинжине тюррін бұғашы. Хура шүже күлі шиебек хумлы. Чиберскер. Хүйін кіске өмірінже миже херчерене вұтхыптарман бөлінде бұл. Анжақ шүн керей мен. Пахадыпта хал шүн шунмаллы бек шунать. Чагыр жән верейхілхем земзірбінеші. Аркадий алдыне жеклері. Ебі вұл ұдалазы елет бөлі дерім. асту, ана жалан хыттынрах каларымына. Вұл эх тезе алыне де, пызық пызык удымсембе ман мотоцикл енелле ұтса ғайры. Эбе ұнғышын бұдым. Аркадий кіжех варт де, мана кушран дингерді. Унын шуранға сане палан бек херелне. Туды кышт шеш сизін меллечі Галі, Галя, теревал труга хутмачарынса. Телін мелле ябала бурныш. Эдем мен йывырлық шук теші. Эбі шакнайне неттім. Хам вайгала жанза, илемлі бурныш тума әметленеттім. Анжақ эдем шіндереймен мен бұреккен. Выл хайне тиргеген чирене вайбада, ырыбада савдарма бұлдараймаш. Эбі шакна халдин ынландым. Галя, сан зарман бурныш дихшанда туллы пульме. Эбі ним чәнме аптыразат Чән местен. Эбі сана хам жерере вырнаштарна. Аркадий, лиді педі лайхер, юрадат болзана. Пәледіп. Анжақ лиді әзі маршке. Ан Аркадий, епте сана шаунбегех тавырны болыттым, термебі. Аркадий Салхуланджи. Эбе тракторист, бұл хирург. Віреней мерім жәбебі, Вреней мерім. Мен галажадын, Аркадий, шынна віреннішін же шурадаши. Шабақта віреннішін, віреннішін ах. Хайнетыт каласыйде небек мар, калашеведе. Манба мэнь, саны радиатор, мотор жинженше шырға жетчен булдарады. бұлдарады. Кусан жын интереслі мар. Худа візем жинжен манран мар біледін. Мана тем жын пиде салғу болса кайры. Кувыл Аркадий шақсымақ сене кетмен жерден калан жын мар. Эбе бұл шапла каласа піледіп. тақшан шапсымақ сене кетсе тунзықлана саман бұлны болныманын. Анча хале ба тәлбулны ғышын, візем мана имендересі жеш. Аркадий мана кушран дінгерзі бұғад. Унын хелхемезем түрек, чре батне сидеше. Прехуд алрандыцан ыдаламадырзан тіртсі ярытымда чунашы мұлдарақ Анчах шин күшне мінлі тіртсі ярын. Ынланды мінде, Галя. Эзі ман эметре болны. Әмітреше шулдын икен. Эз мастан мана. Чүріне урхине ұшса кертрен. Эзі керек камын бұлзанда, да, керек хыжан да, керек ұшта да ман Сағыр Сагыр жулындезі ман жерере. Хирургын бара. Аркадий, эпен мен жәнезі сагыр жүлгай Аллахун жінжен мана сестер мерін перзе ядым ебі, ынасы махне бідерме памазыр. Аркадий ғаялды бе шүшне жылза елчі. Пір жінжен тебір урыжіне бұскаларе. Міншін дедіні? Калама аван. Ман ұн жүхне пір сана курны бе туллы булны. Кусымақ сенелсен ебі немынлан мазыр хытсадыдым. Пір қазы вайлы жил вырғышса келді де, ұраш кәлчене чаштырдаттарза Мана біз емде тіліннен дойынжеш. Эбі сана күн шинчен калама паянхи күн чендехы юллық шидерей мерім. Имендім. Халі калады бінде. Андив, хыжанда бұлін, пітчен жух аза елін. Эбі пұжа ұсырам, Чынақта Аркадий тері снег калать. Эдем хый туйымебе керешне шерде вайлах марикен. Эбе ошамра ына гены батанлаштардым. Чун гены ене лех турдынчы. Шапла, ытла телейлі чаманшын шак самансем, пушларек Алех Аркадий. Эбе сембе урамра шүрене үшін, бек пыданза сирен пахчана кереттім. Ундан лаш енжи хүме урлы, кужак пек пір сазызыр кажаттым да, сирин шенік шумын жел араттым. Эзі шенік ри пәчік чыланда Мана эзі сывланы делдінетчі. Хашпар жухне эзі хывыр салдынаттын да, сывыгалаттын, хулен юрлаттын. Манжын эзі пиріш тибек ман манпурныш кичемленечче. Вара эбе хавартрах çудыласа, санбаш кулдатель буласа гдеттем. Эзе академия евренме гайзан манжын калазан ландармажук азаплы кунзем пучланчщ. Вăл пуне сулгаласа илчче. Ун кашни сымахи манчерене сыннăпек пыра-пыра тăрранчче. Эпе ана чундана хисеплетеп. Анчах урхине да пулсан. Мін каламға. Хизепле пледе бебе Аркадия. Кенына тіл бұлман бұлзан, ына халі Аркадий эбі юрададып сана теседе галаны бұлыттами. Тень. Анчах хизеплесіне эдем хын чиринчи юраду вырнашмалы пужы вырын тулдарма жеш, шутласа Апла бұлзан, ына пурбірех хышанда бұлін чын юраду келзе хываласа те, немін шарламазыр мотоцикл батне утрым. Аркадий үзір жинбек, тегіс марудым земе манғышын Чән местен, Піледеп, кашхине хирург шіребек сан жүрежуімін жедачы. Пиде юрададыны. ба келішсе, пуша зулдым. Шынна вайба үгітлені бе да, севетмеде де шук. Тері шуғышлан Аркадий Пужинчи кывак беретне май. Аркадий, теттімленет, ларадя, яла даврынар, терімеп. Шугалі, әзі паян эбі ярындарам сана. Кунга житчен ывындан бөлі, теріме ним галама аптран Выл мотора мотоцикла май келне даран хыды Эбе сиктернебе ун жумне шабына жабына илдім. Анғыра, тыт манран, атуйксе юлан, кашкар был. Ағы бир хирден, вир шумлаза давырнаган херзене хывалаза житрімір. Шулан иге айкене лепарынны херзем, пирин хышран темін кышкырчыш, хывырт бе сыма хезене илдеймерім. Анжа ландым. Энде Яла кеме дейінже марчы, кітмен жерден Аркадий мотоцикла калла шавыржеде килне шулбах шәнерен хир еннелле ыткындымыр. Чазах хамыр тин ирце келне херзем батне житремір. Эй, мурзем, хожан дуячы недер? Кышкыржыш херзем. И бир бізенжен шилбе кирце кайрымыр. Аркадий, оштагаят прибир, кышкырдымын ақыл хинжен. Эх, Галя, хамырын юрадыва шаплахаваласа шитсе тыдас пулсан. не ман енеле барса кашкаржа Аркадий. Адя келе!» терімебі. Анхыра. Ундан бұл утма жулба керемет хви батнелле барынса кірсе, ширма бешінжі вада емра енелле ұтканчы. Тепырда кран вара мотоцикла хыды бұны жердек шабыртеде, ебе көшт ше шүксі ұлмарым. Она пилігінчен шадырласа ғыдаларым. Галя, тере Аркадий пузырнчык сасыпа. Вара мотоцикл ял ене леш түрі. Кашхи сулхын шил ман биде шабынса, хертне тимірбек түрі. Агэнде яла кетемір. Хереслі урам херзем кардаланза вая юрре шарандарашы. Качызем кубысшы тавра бұштарынна, ташлашы. Вот тенже, телейбе савыныш ялан хурлық пабірле жүредіккен. Хуйғыда шапла телейбе бірлек жүретші, шуғышлаза илдемебе. Аркадий хын теленче мотоцикла чарчы. Шитремір, теревіл хайбе хай калашнын. Эбир мазыра хуйрылдымыр. Аркадибе калашны хыщын, эбе пиде пылғандым. Киле чазрақ шиге скымылда сүнзеларчы. Паян колхоз садынче пулман шкебе, шутлаза илдемде, ундалла шулдытрым. Тересрех калазан мана руфа пабатне чундуртре. Илемле вырында колхоз сачы. Шур жыр енчен ана сырт хюделеть, ен енчен Варман. Шавна булавыл нихыжан да сивесенче аптрамаш. Сатваринче утта гани евер көлі жудал вырдать. Эбел артны те чилаях Тебір жылдан сливы да шимиш памады Мотоцикл Мотоцикл сасынелце, руфа пан шымламас шуры етті, мана хиреш тухрре. Шинче себе тем ятлашкаларе те тюрех йне ле чупрре. Карчак шивырма выртман, кюле херринче инде шутларым да тюре хунда утрым. Чынақта, руфапа кюле херринче Унын элек тем хура пулны шүже, тілдел шуры пайыр кесембе веденнескер, ырхан хулбуши земши бе сабаланна. Эбе ана сундым э галина херем эбі сана келет пүлдерім жау, кетрем баян Вұлман енне çаврăнче те унын унăн шавдері çавдери салхуллы бұлныне азырғарым. Эзі халде çывăрмастăн шке руфаппа канма вăхăдăнде. Эпе ун жүмне бұрзалардым. Туфлизене ғывза, күрік шене худым. Пиди вандан буле херем, кунга жібе хура де, шелленін галаре руфапа. Иванны мене щук, щуранут утмас мебе. мебе. ебе. Вадалада Галина, чун квайт ошинех күлі турдать. Вашук теде вильні гыщан ұлжындын әзі руфапа. Пшавы-шав, заюлдым заюлдымда. Капла каланы шырех пулядега, Хальман пӹдем бурны шилемеде Аркадий шеш. Вылда тада ялды ажазембек мар, ытлашы харзыр. Руфапа вудухума бешкенчеде питне кывайт шуды юксе шудатря. Вара карчыгын піргелендек пиче пахырдан шаратны бек туйынса кайры. Езі кунда пурынмаллах кушман бүлшке руфапа, ыйтрымундан пірхуша чынмезірларны ғышын. Аплада калама юрать. Пәтчен юлзан пурнышине урыхларах похедерім. Авланмада бұғытта, шаплах урижинене бузаймашха, ебі расран аран чытса дадым. Анғырай зонран, Галина, вери жонлывыл, шамрықлықне гурашканать. Ирце гая дягі, вастен, хамда шамрық чухне шымылрақ чаде. Эбир пір хуша сымақчын мезірі квайт шуды күлішінче чүхензе вілляныне саназалардымыр. Күлле тулса жетне ойықса не үкне, Шивде жән вол тагам бірақ сағварны фарфор турил кебек курын савырдать. Пулдарадын езі Галины. Эзі ішлеме бұшланранба, сат мінле бұзықланчы. Пәлдер еслартны хымла бе хурлыған гына ял ежа жүхлі савыныш Ваилзе хунавгаларчыш, шургунне куша савындарашы. Уйрада тыры хюхем булать. Юрадать санашыр. Эбі Юрадать вал сана. Сымах камберге бұныне әбі түрехінландым. Анжақ урых урықшын ятне епле калып хайбы руфа пана. Он бірге калашармар боле. Руфа пансанебиче, керхи шандалык тексимленче. Выл асын зывлазылчы де, каллех күлі тіпнелле денгерчі. шуғы иксімірде шуғыжа бұтырмыр. Кәжек кывайтта сүнчі, пирінбе юнашарлараган шуры еді қылхине чанг тұра түрде, пусть тірінжех пырылдатса віш сейірдеген не хываласа шүлілі ялт та ялт сеге бұшларе. Ундан лапланчы, Кушне хескелезе сүйнеген кывайт шинелле бұқмадыдынчы. Теле игына падыреппен санавыл жин, тере руфапа. Ман Аркадий верискер. Мін калында ара, хамда шамрык пулса курны, хамах хывны боле Эбе нахул бушин жені даларым. Чуну пызык варасан, руфапа. Мана чываш ялне юраду илзе келчі. Эбе чиган хере болна. Ман шамрыклық чиганзем бәтінче иртне. Атте пиде караши илелле шинтче. Укша гына кирлетчана. Шап укшана булах эбе ташлама врендем. Юмыш пахса укша буштарас пулдарулық шукрахче. Пірі жапла пирен табыр шак ял шумне келсе жарынчы. Шулла чунжухне, шандалыгин лайық, Эбе мінледе болин шутпа, яла ялагайма тухныччы. Пăхатып бірман хирринче такамсем эрехшсе лараççы. Хызем үзір. Лажисене йывыш çумне Ура бисем çинче шитсы, савыт саба, эрех ешігізем. Эбе вӹсенчен укша итрым. Хам ташлама Үзір скерзе мағылдатса күлчіш, алыда шөпіріш, ирзір сымақ сембе Ташла, ташла, жамрыкскер. Эп санумна ылтын запса барады, тереде бири ман бадалла тайгалан забыжы. Ундан бұл мана ярзатты тіреде кофтына жұрзандаржы. Евіш хушинелле сәдіре бұшлары. Эбе кашкырдым, турт калашым. Үзірскер ман юбкына да жұрзандаржы. Эбе унын питне чармаладып, алдыне ширдадып, темдері ұйғадып. Вăл шаллесене йырсырреннерсе кулать. Çав вăхăтра ялдан темеже юланут килсе çитрре пӹри тюрех мана мышкыламадыны үзре çапса үгерчче. Хайхисем тыдышса кайррщ, çрршинче йваланаше, Эбе ухмах пек пір вырында хытса агы Үзір выры кача хыяйне жекірі. жекре. Качи скер бұлжы. Хайхине чыргу шибе тап бірде түрі. Шақ самантыра самантрайбе шеше елдірдат нине азырғарымда. Самантра үзірін алынже юндымарне шыртса татрым. Юн берекет, шеше алынжен дұқса юкре. Кежех тадақ шынзем жұпса шитіреш. Кайран пәлдім. үзірзем, кулак кулақ керзем, ялзене шаратса, варман зенже пыдан Юра думан бада шавзаман трабырза жетірі. алды зене хыжалалла шықсаларцан, эбе шурық юбкыба хупланза хама жылаган батне бұдым. Бұл ман еріні ерінебе керек пақса де, чыре шүрілзақ кайры. Эбе шүллі, ширіп кілеткелі чаваш ажуымын жедырадып, унын пүжінде шлем, хай салда салдагат тебе. Тавах сире манашыл сахварнышын, терімебе уншинелле тенгерсе. Чиберім, санын шырхуда шапкаланза жүремелле бұлман, кассатат бұл сиввін. Чун күтсегілні бебе ерзе адым. Бұл мана хергенче бұлас. Ебатма бұшлары. Ақтада, да бұшларыны, пурде ергеллек. Мін тада, Вăлман жине мар булса, кушне аяқала тартыры. Ундан шиинчи не хывза ман енелле дасры. Тағын хавартрах, как крузене кадарцандыр, тере хытын. Эбі тін хам кофта зіреккенне чухлаза илдім, ваданны темелле тапса тапсазекрім. Тебір күнне, эбі шак качына, кашпа, выл сунардан даврны чухнетел булдым. Ебі ана коллег тавдырым, выл шутлері. Чиберке, міншін хаязен іштада ішлеместен, ыйтрі Шавгаш ебі шіребек курык шинжелардым. Чірене темін таткалаза шүрчі. Тебір күнне шула дұқырымыр. Аякра бір варман херінже ман туя қадерленжіш. Шак чываш качине тел эбе хамын пула зубышкана чунданах курайми булза житрем. А тебеге хукшажын хыбынаган хыт кугара. Мен жын хаяс ништада ішлеместен. Вежімзір яныраре қылғара чываш качин засы. Туйгашхине, аттене, хама журатна чиган бурнышне бұрақса, шак чываш ялне тарза келдім. Хыюлы че бұн жүхне. Вашана жыраза тупрымда не чергушлензе урине жуптурым. Ана юратны жинжен галарым. Эбир шав кажах пірлешімір. Руфа хулен кулса елчі. Вашана эбе пір усалсымақ пада аз елместіп. Юрада чывылмана. Анжақ ялйыжа әбі хыда Юратмаш Юратмашчыш бізем мана. Кайран жеш әбі ре алу не күрзан хизеплеме бұшларыш. Юланутса сылдінзе кайры. Тебір темеші минутран, пірін юма, сағыл ураллы лажа жетсе жарынжыде, он жинжен Аркадий зіксе анжы. Анне, Эбі әнене фермына ғайзабадым, пілдер жывыл руфа Юраденде авлансан каялла илзе бұрын тавыр жамышы. Килде жеш лармалайын десан, мін шағында. Авлан, ачабы жаллы бұл, варасып мін жендег аймастып. Херзем тиргеші мана, салхулын тавыр жаркади. Ывылым, ангүрен мана. Ашу кунда хайын юлашки кунесен иртерне. Ав, шау пүрдюмін мінчі сакада волдуна. Ундаларса чілім дұрдатшы. Авшав шылгушінчен шыва вырца жетчі. Манавыл сәрдінне кашны ябала тыванла шивых. Ебі кундан ништа да кайма бұлдараймастып. Кунда ман ваща әшлене. Халі унышне эбі тывадып, тері руфапа. Ивілі чынмері. Вал тара шыл умне шывышре. Тудыне картузы бешілчі. Ундан басқа мазыр лажи батне бычы, ымырынжен лыпказа чашларе. Тебір самантранах утне утланза, сатран тухса жуғальчы. Амы жына ошын бұқса азатры. Ундан ман енне шаврынзаларчы. Эбі херім, хамын кенім пулат тезе бұрынаттым. Вильне самантра сан алундан шыве жестенетчі. Мін даванға Пурныш ялана небек килзе тухмаш. Ну, телейлі жүре пин, Галина. Вал ура жіне тачаде, вады жін уттебе хурал пӱрченелле хуллен лăкăштатрре. Мотоцикл аллашалар трымда кӱлле херрине шăвăнма утрым. Сат лып телрет. Пір шыпчык шеш кашсагай за юра Ахалден мар харзыр жинзене кайык чүнлі деші бүлі жау. Ирде кашта канма білмеш бұл, юрлат те юрлать. Ебі күлі хиррине илсе духаган сукмакпа, пәчі кача бек чупрым. Ман чырері савыныш тулса аспе пегехчі. Күлі хиррине жидеспе, емра тунгады жинче тагамларны не азырғарым чире кыгырдан тухса тарасла тапма пучларе. Эпе он батне чупрым. Гена мана курзан ұра жіне тăчче хириш темише удым ярза пустрре. Щитрренни тере вăл шыппын. Щитррем таврынды мебе кескень. Кетрренни перзі ядым кышччен мезрдыны хыщн. Кетрім, шаплақ кескен таврчы Эбир пір бірне тақшанақ пілеген жінзембек, пір хұжы сымақ мерімір. Гена, хынықса жидетіне берін ела, ғытырмебі. Шағында жұралыны бегек туядып, тузым, әсі өшта, шавында ман жұралыны яу, тавыр жывыл. хулара жұралны неға? Шуралны хулара нумай бұрнай ман әбі. Ача жүрдін үсіне, а тебе аннене астумастып. Әзі ман анне де, пұрде. пурде. Шывын тузым. Эбі шывын мадыдындым. Күн хыды вынадан боле, Шумыры де ба шумаре, шул тузанлы, терігені епшевінні не бұқсаданымай. Питне тузан бусмазан аллы хура бұлмазан, мінлі агроном бұлдырға тавырдым ебі. Эбі шывындым, вал шуры лилизембе видінне күлі жіне бұқсадычы. Ундан эбир пирен пахчари хурын айне кайзалардымыр. Калашма сымақ тубын маре. Эбі візіне шыра марымда. Пірех, черерине немінлі сымақпа да ынландараяс шук. Пурнышра, чілхебе калазабама жук хумған узем. Туйымзем бұл небе паян день ынландым. Тулза житне сары ойық түбене хабарчы. Агавал пирен сат тілне Хурын çулçисем видер пире чӹмзӹррен сценария. Ундан гена пуши сине сиксе унын сары шшне шалса жашларе. Анчах гена çавçавахларчы, Шакна курса уйых çумменнчи шуды çылдыр куç хссе илче, вара тюберемменнь бур çылдыр пирен çине тӹлленнсе вăхре, Кышт тарзан пирен çинчен, пӹтембех манчыш, пӹр уйых шеш кучран Шапла сонарежи бере, авданзем ыйхылын авыт саядеш, гені пушне жеклері. шапла, ыйтрі кетмен жерден. ебі выл мін галашым бұлдыне пачахынлан марым. Міншін десен, ман манчун савны еверлі. Перзе ядым сисмезірек. Гена уражине сикседачче, ундан мана алранды цатратреде хый жумне хый Ну пулатти кен юраду. Чуны радычень, кущуль духичень, пажылдатревыл хыйбе-хый калашна евер. Эпир хуллен кил енелле утрамар. Пахчалыге батне хулана каймалы шинжен азылдым гена эби ыран шубашкара гаядып терім басқаза. гена секре, сөне соне салхулланчы мінішпе ыйтревл бұнза. «Эбі, вăл манран да ұйрыл мотив, нежінде шапла ғумған тесе шутларым вăл жын выртын хебірдерім. Киві комбайн сырбайызіне шынезен бе ұлыштармалла. гена лыпланжы самантра эбе он жине бақса тіліндім. Куна эбе меже кунлыға мар, мін кайны пажарғандар вілтлетсе илча шуғыш. Анжақ манын немін жинжен де шуғышлас келмері. Хыжан даврынан. Тен иранах. ранах таврын. Сана күрмазыр күн кашма пите евір. Тавыр жывыл. Ну, чибер кай. эбе. мере. Вұл мана питрен чуптуре де алығым недырза үлчі. Эбі куга мая варадас мардезе черне вешен хам бүліме кедім. Вұғыт бұл небе васказа салдын мадыдындым. Ағы кебене хывас дезе тұтрым жеш, алла ебелекре. Эбі юбабе хыцададым. Гені шыбақ шак тіле пичебе хупланычы. Апла болсан, ку унын шутлазы шутлаза елдімебі манчыре пурнышра пірремыш хут, Шешебе кастаны ратса кайреде. Эбе пӹтім шан бач треме бушларым. Мӹншӹн йӹні Камшын йӹні. Шубашкара, эбе мотоцикл багайрым. Шинзем нумай берге кирлі байзене каш пулны жүре Фанер коробкана мотоциклын хыжалды ларга чине хыдарза да урама тухрым. Эбі пір заман негіш енелі айма Те тыван ял енне, гені батне шулдыдас, те анне батне. Адыл херінжі лыпқы урама каяс. Шур зекетліхе жеш кірзі дұғадып, ундан яла, тев дұрым ебі. Ағы манумра тілінмелле пызык тегір ебір адыл шудалса кайры. Эбе ширан херрибе тосылаган урамалла бұрынза кетім. Хапхау мне хитсе жарынсан, алық патне сынжырланы еді жұпса бычы де хыттын бірзе ячы. Выл хура, порубек пызык, хюрезір, хылхи узык, күшізем чармак. Ағы шенік алыге шалтлатса хубынны сазы елденчі. Эбе решетке нерек пыдым. Хайырзарна аллея бек шулба анне жубать. Йыды манза манзагайса хапха батне ыткындым. Анне не ыдаласа он ун жумне Анне Анне хыра халлыбе мана ыдаларе, тепринбе шүшрен шылса жашларе. Квагарчыным, чегежем ман, чуныраттармыш, пұжылда трянне. Ундан был игаллыбе пушранды треде, темскер жыранын кушран дингерзе бұхре. Эбе унын сенгер кучинчен шулдра тумлам сем пычырданса тухныне курдым. Шуры, ачаш пичешинче тем чухлеве сем тысыла-тысыла выртнă. Етенбек сары шүші хушинче кемел пірчісем балырашы. Эбе тенджери чи хаклы, чи шивых шин шине бақса күшілі видер кулдым. Ага верандыран шидінзе шитне хер чупса духре. Вăл пӹтембех анне санлы. Сенгер кушлы, сары шүйшлі, сыне видерек видерех аспек таза. Выл сары кебедығынныскер, хевел шутынже, хевел херебек курынать. Ку Надя, ман емык. Урыға терень, тыванскер. Выл шинже те ача бек шымылскер, тюрех ман бада жұпса пычче Им жерке, хитрех марвал, анчах манжын вара ундан чиберри, хаклы тян чибе жук. Шак игішін нагурзан манын яланах күшіл дұғад. Ебі хама айван да міскіннен дуйма бушладып. Бізем піриге ошысымақ калазанах пуш шаврынзығад. Эбі яладаврнас піргей пәтем бех манзағарым. Шири тузанлы комбинезонахы забрахрым да шывындым. Емік парикмахерскіне шүшне кытыралатма гайре. Анне мана хышлы буган жіне хыйне хирешлар триде, эбе абат шиніне кушилмезір сынаре. Эбе ача жүхнехи бек шыкырчылли хыттыне шыртса шаврындым. Ундан шем жіне шиме бушларым. Шак вахытра анне жіне бұқса Унын сыне шурза гайны. Пиденчи піргеленжексем тарынланны. Кучесене кушулі Эбе жине бахсан выл кулашым бүлчі. Анчах кулы тухмаре. Галина, пәдембе хашунахывныз. Выл шапла шығыра малдан хыттыне жыртса жаврыначы. Тереде сидел хушынжен хывырттырза гайре. Маны ческа кымыл Эбі Эбе верандына духрым. Мана темілі евір сем жавырза илчеш. Шавығытра ман анне бұрзадача. Вăл салхуллы марчченде. Анчах куч хупан кисем чылаях тăрданнине асăрхарымда. Чун эсеклеме пучларе. Эбір ним шинчен те калаш салгреймермер. Килди бурны шинчен, кугамай шинчен, эп пирик сымахпа Анне де тегех чемере. Надя да даврынче. Эбе ана курзан ирексерех кулзаядым. Вăл куч харшине хурасыр Шүшне унгаланза да малла кытыралатны. Эзі чынжын чечек пегех Надюша, терімдена ыталаса илдім. А эзі Галина хакпама білмелле хитре Их эбі санбек пулзан. Выл эметленнен аяккалла бақса елді. Эбі кулзаядым. Галина, эзі шактумба тумба шешкілні, тері выл кетмен жүрден. Эбе паянах каялла каяшынчы. Анчах халі сирінден шаплах часа хуйрылса каяс келмеш, тавырдым эбе. Эбі сына паян ништа да ямастып. Тудыне пәчіға жанны век тасса юназа илчі Паян иксімір менел неге каятпыр. Клава зембатне Галина бабірле каяри, теревыл аннене жаврынза. Таваным, паян хывын илемі бе шубашкар катчизіне тіліндерға тесе қылғаран бұжылдатыр емік. Эбі санжан аппу бұлныран жес шапла илемлі, тавырдым ебі. Мін дұғын забырадын, тері Ундан самантрах пүлме чүпса кечеде, темеже кебе етса дұхре. Анжа хунын кебезе мана пірі де юрамашы, кеске де тавыр. Юре, кебежін ан бажырғаныр. Эбі хамах тері анне, күш тұлы телебе піріншіне скер. Халі Галина эзе вечера кыштах выртсаган, эбир надьба иксемар хулана гайза келебір. Эбі выртма келешмерім, анжақ емі гаитлемеллех пульче. Вечера гаяс екамбада бүлін тіл булазумен, яланах вунь билек минутлы ажеш пулінде, шивыр заилес пулать. Вара херен сыне ачаш, уже тада шамры крахта гурынать, кымылдалайхланать, энендерме тұрышы вылмана. Хай шавындах верандыри пушы кроватчине вырынсарма пуçларе. Эпе чăнах та хыдах çывырса кайнă вылас. Анне çенеке учса кенине тес Выл Вăл верандалыкне хулен пиде азырханза учсан тень вăранса кайрым. Анчах хам не палырдас темерым, куча хупса çаплах тикессен сывласа выртырым. Акы анне ман вырынумне чәркүшленсе Кровать херенжень узынза анна шивете, алыне илсе, пиче шумне бачырдаре. Ундан ман шума хуче. Пөчікте бе куш харшине садарза бахре. Шевер бюрнебе куш хырпыкне сіретенче. Эпе шак вахатра, анне херчухне мінле бұлныне курма тарашымда. манума емік надюшы келзі духре. Анне тен ундан хитререк пулны боле. Ман күжімне хире, шәрбүрт күрінче. Шавында вот шулым хиринче, хевел херебек шамрак чываш хере, врач, хавас чунлы, шебеш челгеллі, ослыда ошын палах шамрак полковнигын чунне пахындарны. Юратны візем, пирінбегех, Тень пирінден де хыдырах юратны боле. Хыдырах Щук, кундан хытырах, хирюллерех май щук пуле. Выржа. Эх, піррежеш курас чаманын хама чун банышынна шынна, шутларыме бежак вағытра. Манжыре хытын бушларе. Эбе анне шакнан чунда нахлыпланмадырышым, ахлыпланма Анча хама непле де алла илеймерім. Пыра темле хыты ябала сывлама евырланча. Джанни, манын Джанни, пыжылдатыр анне. Манчун шем шелсе кайры. Эбі халі хама шидінзе шитне шинбек мар, пәчіка жабек туйрым. Анне аллы перінне вырынсем, юмахря азамшы бек, шенелзе, хитрелензе кайнын дуинчыш. Анне аллы, міндері ажа жеккен выл. Юзе ебі куга майбадынче үсірім. Анне хама кугамай батне хварнине пачаха стумастып. Шулдалы кражеш пулна. Кайран был каштны шулах отпуск выходнде яла бырача. Анжах мар. Надюша ашыбе. Павел Ивановича пурде лайх шындеші. Анжах был манжине яланах сиввень бахатча де. Эбюнран аяккарах Яла бұрзан, Анне манран уйылма да білмейші. Вежім сір чуптыватчы. Эбі малдана хунран ютшынатым, кайрақпа савыныбе кашса гайза Шавын Шавынбек саман семпи дегіске булатчы шав. Пирень бада Надюша чупса бырачче те çварне гарза кышкырса иречче. Шавы па жақ көрінмашшыш. Выл им жерскер мана алы бе питтрен лаплаттарза шабатшы. Кунбек чухне бада Павел Иванович чупса бұрачы. Надюша, ұнбек юрамаш, кузанын аппушке, пырха, чуп туза ил, тетчі шемшен. Хайман жіне сивен бұғатчы. Эбі аннял инжен бәжерінзе кугамая шырама бұшлатым. Анжа отпуск сисмезіре херцеге әтші. Вара мана анне хулень ыдалачча те, тем пышылдадачча. Ун пиче тырых кущул думламізем юға-юға аначчыш. Ебі ун жине ланай мазыр бұғаттым. Ағы манумра вылғалі. Каллех мана пәчік чухне хибеге хачашлать, пышылдадать. Унчухнеп пшавзымақ сен пілдерішне ынланман, халі бізем манчырене шурзах яраща. Анне пӹшкӹнзе мана çамкаран чуптуры, Шавындақ пичине кущуль лам мӱксе мана кывар пек пӹжертрре. Эбі вара юраду хыварна суран эмерне те тюрленме булдарайманнине ынланса үлдім. Ман кучумне гена тухрре. Пирен хужыра мӹнде булин килсе тухсан, ыйтррмепе хам, Çавындах ява бете тупынчче. Пәте Шак самантра шенек алге шалтлатса хубынче де пюрде Надюша кірзедіде. Эбі анне магазиндан илзе гильне сенгер буржын кебене тығынса ядым. Шав дере келеші вылмана. Эбі тегір жіне бұқса анне ватне бұдым. Унын сыне хаваслын туды кулать. Эбі унын алыне тұтса чөптурым. Мін дере телелі бір, выржы булман булзан. Сымақ хушранне пір хуша чәнмезірдіні хыщын. Ну май жин телейне шундар был, тавырдымеп. Халь сана жу курас болзан, мінле савын малатчы. Эх, анне, атте утса иртнене аякран курсан да, чи телейли булыттам, термеп. Шакна илтсен, анне, кагаре жумінжі, квар бек ялгышса Херле брошкинем жертрде, ман кебе жине дерчі. Ажу парни. Теревыл темле чуна ыраттармалла пузырынчык сазыба. Шак вғытра еді сынчырне тарза, калинке батнелле чупре. Пүрде Павел Иванович келсе Пире Перегурзан выл аллызене шеклесі саламларе. Эбе он батне жупса быдым. Сывлық семміле Павел Иванович тезе алыбадым. Эй, сывлық сәми, шыр жұл бұрын шынға. Вадылас келмеш, тереде кулса илчі. Анжа хунын сын бейчі, хаваслынг бұлны жүхнеде сиве маска еврлех Чунри хайарлық не пыдарза сырать. Ну, хаван бурны жөмінлере, хагроном юлдаш, теревіл савынышлы зазыба. Ундан шав темле сивлек бұқса илчі де, манғы гыра шынт дада, чүптар ади. Педилай шүрет, шығырек тавырды мебі. Анне алынжил сеге шине бұқса елчі. Манын дежурсвына ғайма бұғыт шидет. Каштах ұзат, Галина тереде малалда ұтса кайры. Эбі хам юратны шин не аннене темеже хутшенде каласы бамадыдым. Анжақ непледе сымақ мастып, пылғанадып, темілле лайық марбек туйнать, Ағайбер қапқаран тұқырымыр. Ебі сымақта продашын шывара да ұшырым, анжақ чілге жіне келіні сымақсем таштағайза шуғалашы. Инде больницада инже мар, кежех анне манбасы буллажы. Бара калас тамар шутларым ебі. Анжақ хамын пурны шри бек пызы кулшыныва, анерен бұдарны мана темілі керевзірін дуынса зағайры. Ебір больница умне жетірімір. Но, Галина, теперь... саккар ирцень, эзир әзір на теле таврынадып, терянне. Сағыр секеттілнеп ялда болады банне, эбе. Мен Мін жыняплақ васкадын, эш нумайым ұйтрянне. Эп калле хам гені ына юратны жинжен галашым булдым. Сымахи земде чілге жіне анжаханне, ну херем, уйрылар бұлеппен, тереде, Қаласы манын самантрах арбажын загайрыш. Варайбе анерен уйры мүсни. Иксіміре пірбен өмінже чүнзене ұшма чырмандарныне ынланза илдім. Урых нимде калама манныне туйса, аннене чүп чуп турымда, жолба жулба бе кайла васказа отырым. Хапха умне житсень манахиреш Надюш ыткан задохре. Эбе ана гурзан Куча чарзах пырахрым. Мода ына палламалламар улыштарны. Манумра хевел айбе чупсадохна хевел хере вырынне, юриех кулышла пулдыр дезе илемлетне пуганебе хердырать. Сары буржын жүшне бұл шуты шыржаба жихсалардны. Пуштырынжи шаврага кыжыл ыжынжи шүжі шүлелле тармаклан задырать. Манавыл шүлден вырны ыраш хымыл Хура сырба пекебек авынзатымалла сырланны куч харжия, унын шамгене икке байлать. Куч юренчи хура ер тынла вешінех тасылзанны. Сырланы куш хырбегізем пүлчікпа павараланны шабыра аса илдереші. Шеневыл шуге ба шылавардығын заяны. Квак пуржын кофтына пиде келі жүлі. Анжақ хура шылаварне тембек тазатсайғатны білінде. Выл уншинче ядуллымар Халхи йыларан юлза бұрадыпши шутлаза илдемебі. Хамашак шене моды келішменнене кура. Кайрымыр, Галина. Пире унда пажырақ кедеші бөлінде. Тереде волмана хулрандытре. Бир малалла утса кайрымыр. Кетчырға, малалла Эбі Эбе ішкеміне кайырақ юлза житмей ұрададып. Вара алыкран кереденде, седел хушинче хыназем пурде занжине бұғашы. Хушизем ытларақ іштерме дырыжашы. Эзі Ебі Эбі? Үйтрім тілінзе. Надюша, тірі сине галастық, эбі нихшанда ішке жүремен. Нүхшанды? Ан діліндерға, Галина, манжине үненмен бек пақса үлчі емік. Чынағара. Академия бедерзен вечер бүлчі, ұнта баллах пурде күжа, пурде шауға Эбі шавгажа ман манмастып. Емік жіне күшне кезірек пақса үлчі де. Кыштахынланмалла дере. Тен үн жүхнезі чирине икке байланы бөледі ға. Мінлі икке. Чире піррешеш, юрех юриех еміксымахне ұнланмана бедімебі. Мен ұнланман бе кала жадыр. Таваным, шидінзе житне жінзе мареме бір, ағылдатса ажы Надюша. Надюша, санран нимде бұдарашан мар, анжақ... Емыға күрендересрен жеклензе малалла каламарым. Ара, Шаплах. Юратны шиннуна шур чирюне баран. Хывын вали шуррине илзе уладын. Хывна да пайзар хывармай урамаш, кайран кирлі булма булдарать. Надюша, эбе пәдем чрене бадым. Перзе ядым эбе. Надюша сине шуғышлан бұқса илчеде. Хырагалдыбе, пил крене даларе, ундан пушне ман енерехтаса. Шуррине каялла ил, таваным. Аржинзе мунбек пызык парнине пәррех хаклама білмеші, тері Надюша. Ман жіне Унзы мағызем мана хыратса бірақрыш. Невушлі вол пурнышра юраду юшине тудан да әлгірне. Малашне тем бұлзанда, Надя телейзіррине күрмалан бұлдырчы. Анне шине бахсан да чыре ғырадад. Шуғышларым ебі, емікпа юнажар утнымай эбир надюшева шүлленех булгаланы анжах нумайлыға мар эбе каникул выходинче візем батне келетім павел иванович анне е надюшева ли канмалы журда е курорда гайма путевка илзе келетче де эбе яла давырнатым хыш чухне надюша да курма ужызы яла быраччы Анжах кунда ына часах кичемлях вара пір эрнелі хекилнескер тебір хулана давырначчы Тадаябе унба нихжан да шиденне калашны бек калашса курман. Выл яланах пурнышине пӹчӹ качалла бахатчы. Павел Иванч Надюшышын тем дума Емік мені дать уншын пурде хадер. Кун берге кугамайда ытла жаш шидіндереші Надяна. Малаш неде янды бурныша шеш юрадаган шин булмазан юраденде, тезе пашырханачы каланы тюрре килнине паян Надеба кескен не хыннланса илдім. Эпі шуғыша бұтныне күра Надюшы утма чарынса, манума бұрзадачы. Кам живыл, мандывана, черезір хварны шин, теревыл чунданах пілметірішса. Унын яланах кулагансын біче, халі кыштах сал хуллын күрінчі. Выл ылтын шере тығынны шинже бүрне лялдыне, манка хучы. Умри херлле брошкана тень азырғаре булас. Тілінебе хуразыр базырланы күшқар жизем кардах Агрономи? Үйтревіл епченменіне күра. Сюк. Хирург. термебе. Надюша кетмен кулса ячы. Ундан шевер бүрнебе ман брошкана келезе вулянымай. От мәнле телейлі иккен Керюже пулас ик кежеде врач, тереде малалла утма бушларе. Эбіна алынжен дыца жардым. Надюша, тываным, санын качуда? Надюша мана калаза бдерме памаре. Галина, езіман чунри чешивых, чихаклы шин. Эбі санумында жеш хама бек туядып. Выл маналла хуллен шубырлаза ачашлама бушларе пыдармастып санран, каччы жеш марвылман, пыжылдатыр емігім шыппын. Ебі он көжінжен бұқырым, візенже салғуллық херне тубай марым. Шабақта хам чилаях хыбындым. Мінле онланмаллажы кузмақсыне ыйтырмебі. Надюша хуравлам хуравламғаре. Түррін тері бұл, кышт пір замант эбі немінде чіне мерім. Хам дейін. Штавыл, мінленде пірле бұрын бірге етерім. Ан бұжырған, бұл манзыр бұрынма бұлдараймаш, юрадать. Халі институт підернігі үшін ішлеме ялаядыш. Пурны же майлажынзанах мана илме келет. Шаплайнде ман бурныш малашне ялда бушланмалла. Факстрот вырынне авдан аватныне итлемедыдынадып. Теренадюша юшшын гулза. Кунбирги ан бажарганезе тываным, савны жинба хюжереде шытмақ теші бет. Ялда да факстрот ташлама булдарадынез, камалугына гына булдар, терімебі. Выл чын мере, тем бірге кичемлензе шуғышлары. Надюша, институт бірге ленде санын перзі ядымебі. Ана ку ыйду келешменіне түрегін анжақ үгін мерім. Вăл манчине вырттын жеш пăхса илчче аллинче вырым шнурлы сумкине хулбущи урлы çурăм хышнелле уртрре. Хеллехи экзаменсем Манран пурбірех врач пулас щуук, юн жене пахма пулдараймастып. Хырадып та, йрене деп те, теревл Езі күн кун шинчен малданах ме шутлану чухнех пілмені вара. Анне хайбек врач тавашын бульчче Эбі наитлесе медицина институтне кайса кетім. Чуну мінле специальныш патне турдын айтсанын. Надюша. Шаплах хапма білмерім емікран. Надя асын зывылаза илчеде. Эбі ажаранах сцена. Театр жинжен әмітленетім. Анжақ күн жинжен атте итлешінде бұлмаре. Унда бірен мегірзен манран пір буста ұқша анкет. Каникулада келе андаврын тезе ятлар унзымах не итлестерім. Стипендия жанза еплевренме керін, он хюрикеске, кіске, те Ленина, те шук, выжылы дудылы епле бұрынмалла. Эбі бек ман. Надюша, эбе хам сады радып сана, Эзе манын пірден бір тываным терім эбе хевердезе. Тұрышса эзі чын-чын юры жыпыл мақ шуралны бұл жау. Хұшса худым он жіне бұқса вăлмана пәрбір кулышлар оле вылляма хадерленнен Галина, Галина, мменнле шутладын. Врач арыме булза, ачасем çуратса бăхса çитнтересси те профессиях маржи, егелденебеге надя. Эпе унбек профессия пеллместеп, ман ачасем бăхса де те пызык чис, Анчах вренне херарымзем те ачасем çуратса Врач бұла пуласы жінжеш вренме бірақны кирлекши. Тада сан шулуда, ажазем шурада қалашма, калашма, шамрықраха. Ара мін бир, бірғай бір, алларым земде вренеші. Санын аргыран жағынаған зем шук вет, терімебі. Надя кымылзарланныне сессе. Качча духма врензе духсан дәлгерме булать. Качу лазах юрадать пулзан, врензе дугасса кеде техінде. Кажарда, пурнышра шин жумне терен мезір, ху уру жинче тереклен дыма калашын сана, Надя. Темде келсе дұхма булдарать. Юратны мұжырун ыжы хыпны чухне, сан ына кургабашы бамалла бұлдарчы, Унзырын чунна йывыр буле. Эп надежіне бұқса елдем, Вол мана та итлеме жеккен. Ағы кіжек пирінделелі шымыл машина жевғарза келіне көрінчі. Надюша самантрах унымне жоп бычы. Машина чарынчы. Эбір хывырт Те Тебірде бенші минутран такси пире пір күрамры курамри мар еві шүрдім нелзе жидерчі. Надюша машинаран дұқсан, Шофера кучхы сейлчі. Леже убабе кернеклі шамры гаржин, он жіне шуллы күшізімбе бұқса хирі жатветлері. Манчун шүшін зейлчі. Надюшы веттен бұса келгарды енелі өтірі. Сири мін жүхрі дүлемелі үйтірмебе сумкыран Шофер пашырдан бахман жіне интереслензеп хаганскер. О, пике, эзір хитрешешмар, ыры да иккен, тереде күшне шутылдарса кулса илчі. Манун бакалаш садрас келмері. Эбі немен шарламазыр, унар кешене виштенге хурса, емік хыщын утрым. Надюша янашман екен. Эбір валкаланы бегек, эшке херзе бұны рейші тремір. Пюрден хырах істені жүмнерек, юнажар дертселартны дел хушынже, шамрак сем. Хышысем те тепризем ура жинчедырза, тем пагылдадаще. Эбиргерзен шывшав самантлыха шыпланчы. Пурде не жаврынза бұхреш. Салам бұлдыр тусем, тері Надюша хыттын. Пір тосланғы качы сидел хушинжен хыбаланза дұқса, еннелле утре. Шавығытрах келгу жихирарыме алық патне чупса бұрза Надюшына ағдалазы Надюша, тузым, лайка тердень. Эбі келместен бұлі дезе. начин ме растеттім, чевілдеттірівіл кужағынны небек сары көшізембе манжине вұрттан бұға-бұға елзе. Унын сарлага да тулли биче дырых темілі каныш сырлық шуза ертірі. Маншіне пықны жем күші чарылза бұжы. Вұл Надюшы нақыл хинчен пыжылдатса темін галаре. Надюшы ман енне шүрімба жеде, сумкине ұшыре. Ундан ширм билік тенгел хукшагыларса, хыйне тинжеш пидінжен чуптуны кужак кушлы хирарымады тарчы. Лежен гүжі самантра хаваслан чудальчы. Вал, Надюшына тебір хуты за чуптуре, вара седел хушыне ледурт дуртма Надюша уналлысене сирзе ячы. Анхы баландарха, клава тезе ман енелле жаврынчы. Ай, Сережа, апламар! Еслучче малдан хыналаха бере, тере Надюша юрланы евір маншивыхах пырзадыны кача каялла сирзе. Ундан манын алыранды тірде, эбир сидел ватне быдымыр. Юлдашсем, ку манын аппа. Тыван аппа, Галина ятла, агроном, тере Надя хыттын. Эбі тюсме жүк Хамшабах седел хушинче шинзем жіне бұқырым. Малданах намыс пек туйынче. Кайран візен тумызене, хатлангаларашне, лайхрах курзан, кутуйым самантрах сирілче. Сіделгеде сінже, шыварне карза ман жіне лебғаған дегет ташта курныс кербек туйынче. Анжақ не пледе аза Унын херлі жүзі шыртпек, хай шуры кебебе галстук вырынне сары шнур ших саяны. Вешесене шелень бұжы еверлі хура да тимірде пластмассы ябала кірцелартны. Шалаваре пешшизене павзаданыран вылпушшых вырымда курбунлын гурынать. Сарырақ көзі пір вғытрақ темеже ябала жіне де бұқма бұлдарад пулас. Тұрықла бейджі южі кымылне пір май чалышса тыныран, ерінен кулаган маскына аса елдерет. Седел хушинчи шуры капрон кебедығынна херде, Надюшыран каясырланман. Анжақ шағына убыде майлақ кыдардадь. Сарлагада лапчық сымзаллы, пызык шаварлыскер, вылхыйне моннындыдадь. Халі де манжинелі көш күребе бұға-бұға елжіде, пүшне шүлілі ғажыртыры. Умне шақсадулдарны шыржизем Кварбекте юрбір жібекте ялгыжашы. Візіне чезерек пақсан, күш шарза қаймалла. Хылхинчал гизем ағақ бұлас. Сулағай алыне ылтын зекет шихна. Тебір алынже ылтын сулызем. Шақ хақлы ябалазем, ына немін чухліде илем күмеші. Ебі вара сәрек бір писателін хер жинжен ширны калавня заилдім. Илем Шетік шүрік зенде, зенде илемех юлать, тенетчі выл. Манын жуғыша шамрыксе мағылдатса кулны татре. Эбе ним мазыр надюшы жіне бұхрым. Выл херелзе гайны. ши шижем жистереші. Пәчекалы бе сывлыжа шурза сульжі ғытызем Шак вағытра Сережа дегенні, леш сәделкеде синче драганскер, кескенчен тегер кыларчыде, Надюшум не бұрзадычы. Ағы тегер. Малдан ху жіне бұх, ундан аппу Вара улдала, теревіл. Надюша унын тегірдіт налыне Надюша, ман пагунда күнда әнендерме кирлех мар, терімде әбі алы кенне жаврындым мана емікті чарчы. Кувыл чын-чын юраду турри. Кышкырны евір хыттын галаре Сережа дегенни. Седел хушинче тараган тебір визе катчы алы жупсаячыш. Надюша, мене хвара аппу булсан. Эбірна чаваш венери те ебір. тере каллих Сережа. Эбі хам сисмезірек седел хушинчи кужак кучлы хержине бұқса елдем. Вăл хулын тудине усреде, юраду турри тере хурлăхлăн. Шак самантра пирен бада тебриге хер жупса бычыште мана сидел хушине турцалартрыш. Надюша жүмне пір лутага, сарлага хул бушилли катчы жіпшінже. Ман жума Сережа дегенни. Эбе херлерек тулдарны черкене дытны чухне, Надюша хайне пужатмада элгерче лараган каччы унын туди батне пір стакан лимонад илсе бычы. Надюша шсе Херле рехшке, шаплах хватлыжи шухышларым ебі. Шак самантра маналла шинже де варым бүрнезем шавырзады тріште, черккене шаварбат нелледер тріш. Шав нюреде шемжешке алыран еріннерен жи, е шүженнебе, алыри черке урайне тухса юксе, Чыл барванза саланчы. Эзір халичен ерехішсе курман шинбек анхытланырға, кунда шырграм шеш керет. Маншутпа сиринбек тереклехере хермешеш виштерке керлі, тере ман жумри тыслангы. Мана унсымахзем тарықтар заядыш. Манын сидел хушинжен тухсадырас келчі. Анжақ темін кеттірім, Кайма васкамарым. Эзір Эрех күлленешсе шин бек, чизан жуғадыр. Шамрык шин. Илер аллара, хыттын галарым ебі. Кіл хужи хирарымы тебір черкеші клезе бычы. кеткене хыбытса илне келенжері херлері хедулдарза манады таржы. Манба шем шемжен шударза калашыры. Эбір Надюшына чундан бір. Езір унын тыване болзан, жынь. Надюша бегех сивых пуладыр. Эбізіре хам білік тулдарны ятпа черкеді тарадып. Туллы делей зонырмана, малашнехи бурнышра. выл күшран бұқса. Эбі он жинелле тингердім. білік тулдардым. Шук чиберім. Езі білік мар, вадар тулдарны бұлас, шуғышларым эбі онын күжайынжи, веде піргеленжік сене курнымай. Вұл питне тұрышсақ сырланы бүлінде, вадылза хылдыланма пучланы үтне сырхуплайман. хуплайман. Кучысем темінле сывы мар шинын Хой тілін Хăй ғырхан. ырхан. Кухерарым вадырда жеште мар. Е шамры кранах шагынбек ұшқын радашса бурынны. Ергелі бурнышпа бұрынны бұлзан тень. Халь чечек шурны вғыт шеш пұлмалла. Шуғышларым да Ман жіре ыратса кайры. Ирексіре хебе шумралараган Надюша емығым жіне бақса елдім. Выл хал черденге папка жешға. Анжа ыдармалламар чечекне шурза савындары Мана шагы хыды хыратса икілендерчі. Унын тузызем эрек келенжибе шығынны скерзем шкеха. Надя тадах черкеді үтірі. Унба бірле пур дешіклеріш, Эбир шидичен чилаях хүзірлмелгерне хыназем, хожы мін ятпа черкегітніне де чухлазақ підерей меріш бұлаз. Кежех Надюшы жүмін жалараган юман бек тереклі, кеске мұйлы катчы, уражене сікседі жеде хулын сазыба. Пирен, ыдарайми тузымыршын, Надюша сывлы хешен, тезе кышкырзаячы. Ман жүмірі тұсланғы егітте Павлин бек кажырылса. Юраду дурри, Чаваш венери сывлыхешен жетпір, тезе шинже себе жүгірчі. Кужак кушлыхер калех манжине сүйріккен бұқса, пызық шыварне үргенчіклен үшреде. Юраду тұр тезе черкіне үбіндерчі, юрлама бұшлары. Шак илемзіршіні жын кемелбек таза да, ұжы сазы шаранза мана тіліндерзех ячы. Надюша да черкене бұжатыры. Эбі де темеше сыпкім дұрым, чығынзақ қайрым. Ку херлерек пулмар екен, пәдімішчіге шывара шундарза каскаларе, эбі черкенесі дел лартырым. Сережа мана вайбақ іштерешін бүлчі. ана, ла ехпах, Сережа, тері Надюша шумынжеларыған лудага качы. Ундан бізем пір-бірне күшкі сейлчыш. Анчырманыр. Терімдебі черкери эреге пызық сыпкым сыпса илдім. Ундан алы тудырешіне сурдым. Вот, адын, матур. Сережа шавындақ мана южетнеха ярғып тармадычы. Эбе уналыне сирзе шығыр шыртырым. Тадақ черкешіклеріш. Надюша шырлабе хирелзе гайза хыттын галашма мабушлары, сылдавзырақ ағылдатыры, Ун кулли мана шүжендерчі де, тарықтарчы те. радиолы ячче те, музыка янраза гайре. Шамрыксем седел хушинжен дұқса ташлама бұшларыш. Візем юлашки елаба ташларыш бұлас. Мін жендезен әбі ун бек тажы курман. Кам мінле бұлдара чапла хушкаланчы, авгаланчы, Мен гына хытланмашы жевізем. Тасланғы қатшы мана қайбе ташламачын зегілықтарчы. Эбе на темеше ура ырада тесен ландардым. Анжақ выл сымаға илсенех манзағаяғанскер бульчетер. Вара эбир піркітесре вешсерех ура ыратны жинжен калашма бушларымыр. Эбе Надина сынарым. Вăл келеткине силлендерзе темдерле авгаланнă чухне ман кучсем хăйсем телленех Пить Пит пек пӹжерсе Юраду турри, ман чре таши, тере каллех шинжі сазы. Тенчере ман чуна пір эсі жеш пығындарма бұлдарадын. Эбі сана халичен нигам юратманла юратса бірақырым. Эсі манын, Тереде валмана пилік рәне даласы елчі. Эбі уналыне аяққалла хавырт сердім. Ебі юраду дурри булдым болсан, әзі тада кам, ғыдахалден шеш калашрым Ебі, ебі, Эби сандаржу, чуру, сымахызене татса калары Сережа. Манжутпа әзі, эрекпе шагын еші тажы чури мана антеген, эбе урых шин чирин батши, терімеп. Урых шин, камвыл, хале хун мыйне пырзат адам, ок шапла, выл падақ падак хушныбек тузагдартыре. Эби, эбе, Серега! Мана хуларя жезем пур де білеші, әбі эбе, серга! Әбі херзен умынже туры да, патша да, анжақ паян санумында чурана жиде анзалардым. әмі. иллеме. Ага, куратна шаксене, мінлерех. Выл чишкене мантуда патне келзе бычы. Эбі ұнзымақне ұры хитлемерім. Выл манумра кевенде евравын задырать. Пуша чатреть, калашны чухне шыварынжен сурчык сирбенет. Ағы пушы тыпсазыралық пек лан кайрыде хыттын сунасларе. Унын темеже тумлам суржыге ман питченех сирбенче. Ман ош патранза келчі. Эбі шывара хуплаза тебір лепырындым. Шак вғытра, ташлаган зем алы жұпсая Эбі пужа ялдақ шеклерім. Манын тілі небе күш пұш чарылса кайры. Надюша шиинчи кофтыне хывза, пӱлімін тебіркіте сіне ұвытса ячы. Хай каллех ташлама бұшларе. Эве самантра хунбат не бұдым. Надюша, чендемебе. Бұл ташлама чарынчы. Тохын таваным. Эбе на кофтыне бамададым. Анжақ выл лаш шаппреде ман алыри кофты урайне лаплатса үкре. Эбе уншине бахрым. Кучызем сүнне, сане илемзірленне. Ман чре шурулас спегіратса Надюшы Надюша маншине түррін бăхрде, Херарам аялды тумба хитререк. Эзі академи педерзе де çавванн шинчен пӹлмени? агроном. Тере сиввін. Унын сылдым гузе кашта хезенче, туды чалышы. Ман сывлыш пүлінзеларчы. Ан бажарғаныр пиге, кунда пурде незем, тер он бадашлаган лутрагатчы. Шак вағытра пирін бада келгуже херарыме чүпса бычы. Мен калаш малы ара, кофтыхывны темехмар, пляшрау трусикпех шүретпір, ташладырин, пөте бұлны да ана, тусне тюррегларма Терес Терескаларын, клава, Надюшына пөте, ана тулай илза дұхмалла, Тере йымыкшине кужак хыйма чүлмегешине пăхнăпек пăхаган лутака катча. Ундан вăл Надюшына хулинчен чавытса тула илсе тухрре. Эпе чул кепек пӱлм варринче тăрса юлдым. чумака лех Сережа бырзадыны иккен, вăрмалы мана пиликрен явза илчче, эпе на терце ядым. О, Эзир пидех ан хаярланырха пигежім кашкыр умменнче йыды тембек құрылдатсан да, «Эбе, серга!» мыгырдатрывал галле хыйынчишки жине бұқса. Ку танлаштару бұл пульжав, Әзір тискерға ексем майлақ перзе ебі. Ой, пирен жінжен аплақ ябыған жұтлар, Әбір сирінбеге хергелі жінзем тере клава дегенни кушак кушлы хер пластин улыштарчы де, скелет пек ырхан качыба ташлама бушларе. Эбе алык патне ыткындым. Анжақ мана пір харзах жаржы алыт ытса жарчы. Эзі пәчі айванла анхытланға, чевілдетме бушларе клавы. Леш хыткан кача ахылдатса кулзаячы. Үйге смар дезе стена жүмне даянчы. Ундан был Арзинбахер арым тыны ма юрамаш, пигежем, хотя аппыжы бұлзанда. Тереде тада ғыдыра қақылдатса күлма Эбе Эбен пур вайран ядым. Выл сіделгеде сіне бұрза жабынжы. Сіделжінжі ябалазем, келенжізем урай не чангырдатса А юй! Ергеллі савынасы пул мари баян. Пөр келенже ерек тығынса саяғайры. Илтірмебі чангырды сасса алық патне чупсабыны май. Эбі пусма жіне шешімбек хывырт варган задухрым. Ағы Надюшыба лудага гатчы пюрделле кереші. Эбі еміға ғыдала задытырымда вайбақ не тұғындартырым. Лудага аржин сегеджі жіне бұқса елзе пюрде кірзі ғайры. Надюшын шүш арба жынна. Ман чун чытма жүк тывынза келчі. Надюша, адя келе таврынар, урых ан керунда. Терімдебі емыға жендіца, хапха атнелле шавытса гаймададым. Анжақ выл алыне карт турца елчі. Надюша, таваным, өмірде пірреміш хут елынадып сана. Адя келе таврынар. Шав тискерзем хушынче ятна ан яр. Эзі візембек мар. Үгітлеме ебатма бұшларым емыға. Надюша маншине бақса юшшен елчі. Эбі візем візембегех. Эбе шин. Манын шамрықлах хырдан малай. Эбі она пір сана жеш юрададып, деп терім. Ара, ызатны чухне. Энендер, ұйдас пулсан выл мана кәдетші? Тен хал ялды пірбір талығарым жән шаққат. Надюша, ансы білдет, пірбірне шанмазан мүлле. ға таваным, әзі мана суд анду. Арба жинче шашы ере палырмаш, деші. Ку теп теріс сымақ, тері Надюша. Ебі варана Пәдем бап пидінчен чуп саядым. Вол сулынза гайре. Анжа хүкмере. Шап, тада шап. Эзі ман жұмра пирішті бек таза. Тегінме ерінмесіне тада. Таваным, де вараланза жұралман. Шинна шин телей зырдывать. Шинна шин телей де барать. Манак, Ун Унсасы эзеклене нилденче. Ундан вăл кетмен жерден маларах çап тезе Тезе кышкырса нимжен ме ме аптыразадыдым. Шагы ман пурнышри пірремеш чихы ружы, хурлықлы самант пульчы. Шавығы тра хапхаумынже машина кышкыртны илдінзе гайре. Надюша ылтын жіне бұқса үлді де, тегісмар одымзембе хапха енне утре. Эбе ним ынланмазыр он хыйшын быдым. Вăл киле таврынма килешші бөледезе ына хулінчен тұрым Урама дұқрымыр. Перегурзан шофер машинран дұқса хиріш бұдзе. Лар, кавагарчыным. Тереде вұл Надюшына манран турца илзе ғайры. Эбі хышын жупса бұрза, емыға алынжен шадырласа дытрым. Надюша, мәнесі, ұшта, адя аяр, елін зағаларым ебі. Таваным, кашар, ку манын туз, манжын ангулян, анжақ аннене немінде ангала. Тереде машинын ағырзеларжы. Эбі хамыралар артса келіне шофера елдім. Унченде бұл маре мана тосланғы егет пырзадытре. Хапха ватнелле дұртма бұшларе. Эбе урам нелі дұғашында башланадып. Анжақ вұрымалызем мана пыргаланма да бамарыш. Павза білереген шілен майлақ пилік тавра жеш. Катчы мана чупту мағытланжы. Эбе темін де турткаландым. Пулыш маре. Ундан пәдім вайба пидінжен шудылар зиядым. Перештейім. Ме... Кагара ұшса барадып, чірене шылса сан аллу жіне құрадып. Юрадады бебі сана, сымағызене аран пір-бірінбе шығындар қаласа мұғырдаттырывыл. Итлі хаезі, манба ергелерек пулмадырыш, зіне ерігян яр, терімебі. Мін, мана каллек шабашын мар бөліде? Шап, әзі шап, Эбі сана чуптавам. керезі, таза буласха, ку жет мана. Бұл мана калле хыдалама бігенже, Эбі ана черерен курай мазырая калла дірцеядым. Қатшы чуда хүкмере, анжа хам тармайл керей мерім, шавықтырай әбе шені қалыге ұшылны саса Ына бұлыш бұлышма туғасран хырарым. Сережа мана ыдала заилчче. турткалаш марым. Вăл тем чүпту чуптумахăтланчĕ, майлы самантра, она пӹдем яна янахя инчен чишса ядым да, вăл хапха жүмне бұрза шабынза, шырре лаплатса ӱкре. Эпе çивăхри тăкăрлакалла тапса сикрем. Вăхăт чилаях ченде. Манын киле шуранах чупса житмелле бүлче. Павел Иванович аврада смардезе, эбе шене калыкнеша камарым. Пусма жине лардым да, хам пиде ывынза шитнене дуйза елдім. Анчах ыйха келмері. Кешір бұл заиртнезе мана евер евір Телек теде би? Эх, пурте телек шеш бұлзан, міндері елі чебе. Ямагым, пурнышри пірден бір шивық тываным. Кам вылғал. Анне білзенмін булайттада. Ахалде чирин начар. Пуша алы хурза пус пусма жумне даяндым да, немін шинчен шуғышлас мардесе тырышым. Пүрт пәтне жевхараган сіне, е машина не кетірім. Манын надеба тебір хутларзақ калажас келетші. Анжах вăл таврын маре. Тухыжа кывак жапре. Крыльцай кизенче юзеген сирен çул çисем жинче сывлым чамырданчыш. Шудальче. Тываты сегетте пилік сегетте шитре. Наде шаплах шук. Эбе жэнь мотоцикла илсе тухрымда, ял енелле шулдытрым. Мана петрен шабынаган ирхи сулхын сывлыш та пăчепек туйынчче. Унбек пуличчен мӹншӹн пурын малла эдемменнь тархса шухышларым эпе. Анчах çав самантрах çак шухыш мына шиклендерчче. Мӹнле бұлзанда да пурныш хаклахынде, Шабақта, шинзем, хужине ерінзе, чиспа тазалыға вараланы едем вырынне хурза пахныне тюзесі, темрінде ивыршке. Шук, шакнашкал тюзичень, вилзе вырдам. Чим, эбі унына пыжышке. Шау чисырлық мәлгі ман жіне де Пыраларыш бұжа хаяр жуғырсем. Ман сывлыш пүлінзе келчеде, Эбе кофта тюммизене вжерце ядым. Яламар, комбайн юзаны жіре жылдытырым. Ундан тадах эш тубынчеде киле яланхи бек теттім зан жаврынза зашитрым. Мотоцикла ларцан, күлі шавын маан астезе пуштарындым. Анжақ күгамай манума хевел жинче ошынна шыв витри бұрзалардыря. Күнебек выжа жүрерін бұлыға. эші эште Ховшинчен де кыштаза илмелле, тере кугамай, ман алы шине яны янымай. Ну, хулара мінле да, шыдада, ыйтревыл, эбі сымақ хускадаса кетсейлі имезір. Надя шинчен галаза барасмар, шуғышларым ебі. Ондан кугамай ыйды шине шүтлере хуравлама бушларым. Пурныш чубат везень, сачы пирин небегех чечекре, Аталі де шав юға терімебі. Ну, шиден де шыбынса, тері кугамай. Курак кетсаға едада, мақысыне қаларым ебі. Вылмана пәчік түхне мұнжара бе варақ шыбынзан жаплагалачы. Кугамай кулза илчі. Халі кетсағай занда қырамасты бінде. Анжахманын сан шумында курагамар, пір-бір ұмыртқайыға тере кугамай. Пюрде кірзен, ебе кунга жібе выжы жүренескер, түрек сідел хушыне Ну, Надюша ле бұрынат, вренме бұрақны дезет чығавыл, мана хиріш пырзаларчы кугамай. Кугамай, хулана цирк килнне, билет касы бәдінче халық ирек кебірлензе дырать. Иран сана илзе гаями? Сымаға бардым ебе унжине хаваслын хам шавындақ херелзе кайрым. Вұл абатланны не пăхсаларчы. Манба бірле хейде пір чей дулдар заешре. Чим гале, туядып, темпы пыдарадын эзе. Кил хагунда ларзах калажар, ибе дивана çапсакаларе күгамай. Сара кужак унын аргишине юл хавлын вырнашса мырылдатма бушларе. Кугамай эбе мінде бұлейін каласа кетірі. Эбе мерім. ле бұрна шында. Павел Иванович күрендермері де, салғуллыны күжаға кужага және ажашлаза. Шук, эбіна алығу күмін жештіл бұлдым. Бұл санзывлы және цәбілчі, салам галаре. Эбі хал надежінжен жұғышладып ха. Кугамай. Вăл медицина институтинче вренме бырахнăк ăçын ништа та ӹшлемеш. Урăх врен те çук пулас. Термебе, чихăр ушине Кугамайран быдарза. Ну, санба иксемермменн давай бірінде Галя. Кунда Павел Иванович хый айыплы. Надюшына лех темде бір хақлы ябалазем дуян забаратчы. Укша байырдехтеретчі тіне пурне де девістеретші. Халяк, хой синдудырынде. Надюша жехынықман. Ирикле, янды бұрны жай юрадать. Вуны не де аран врензе педергелері. Темха, ури жіне не бұлсан хуй Иксімір бе, он не шене дес Ну, Малалла сымах сан жинжен бұлдырға. Тере кугамай шәвдері кирлі, хақлы ябала берге сымақ хускатны евір. Галя, езір иксірде шиденне земінде. Эбі гені басан ха. Мінле, малалли бұрны шинжен сымақ тапратманы езір. Кугамай ыйдыве мана шуғы жаяджы. Чынақта, Эбир ба паллашны нумай булмашха. Пір-біріншінжен де ятсем зірбушне нимде білмес бірдемелі. Сымақсем кирлех шикунда Ибир пірек пір уйрылаймас бір. Она иксімірде лайхынланат бір. Пір-біріншінжен мәнит малла. Иртни вилімін. Пуласы пирін. Иртни темле болзан да, пирін пуласлыға кежемлетме Хебир тебір күнне ұшта тіл сине де бір. Апла бұлінде. Әбі она мен ачаран бақ пілнебек тұйынат. Мін зен, вұл манжын әмітре тунзықласа кетнешін. Халі бире юраду хываче, хыйн ағақ шиппізембе, әмір уйрылмалла мар шиқса пірлештерненде. Шав шипсене тенжери пірден бір вай жеш татса салтма бұлдарад. Кугамай, гені ба бе, нем жинженде калашмас бірдемелле, демебе. Кугамай манжине теле елін бұқса елчі. Теленмелле хересі, гале. Хашчухсана видер күрадып пек Тебір жүхне вара немінде ұнланма шук. Вадылды Марий Эзир шамрыксем, пірінден телейлерех. Сиренжіне бұқсан чуын хібірдет. Пурынас та пурынас келет. Вылгу юреха. Келгушыне дұқса каштах каштырдадам. Тем ұйхе келмеш. тері кугамай диван шинжен тұрса. Эбе пүліме керзе юратны шуры кебене дұғындым. Кігір жүмне анне парнелене херлі брошкана адердім. Пүлімре чилаях теттемлене ченде. Аплабулинде анне барни кварбе келдірдададь. Унын шуды тетемре тадағдларақ ялғыжа диккен. мана юрадуба чребегех туйынать. Эбе кугамайбатель булас мардезе, пахчалыгенжен духрымда күлі херенелле васкарым. Саргаланза үзеген хурлыган турачызем, кебярген жән туртныне пахмазырах, күлі херринян малы сукмак шине чупса духрым. Эбир ба ыштатель була Сибирги калашса тадылман. Шабақ тавылмана ништа да мар. Шагында кетнебегех туйынчы. Ағы эбе күлі карда батне житрем. Гена карда тебір мана курзанах пахчалыкне яче. Эбе семенче унын куча çав дери савнышлын не азыргарым. Кувал юрадуба хемленне чунын шишеме бульченде. Клуб умменнче вальске виян раза Гена мана дала далазадытре. Эбе пузя унын хулбуши жине худым. Эбир пір хужы канлін тіліреген күлі жіне бұқсады дымырыр. Шуры лилизем пәрбірен жүмне таянза Ман Манжыре пірре хытын, тепре лыпкын тапря. Санба жух, эбі хамашшав дере телейлі дуядып. Хош пір заман сенже бара, чунри тывыл айын жиын бұттранадь. Шуғышлын гена манын алладытса. Мінле тавыл, хыбынза ебі. Мана гені засынчи салхулық шардақ сіктерчі. Эбі уналыне сирзядым. Галя, манын иртне пурны шинчен білес келме жезан. Кәтмен жерден етірігені. Щук, иртне пирін мар, тавырды ебі. Гені тем пите керлі, хурлықлы шинчен білдермесі мақшырары бұлас. Шамге жіне ұзынзан каттрине ал ибе сирчі. Эбе каласа чыдым сырын кетірім. Анжақ васқа маре. Галя. Эбі сана. Кугыр-магыр шулземдырық. Тагына-тагына шырарым. Шабақта тупрым. Халяғы, хамба мін бұл заиртні жінжен пілдерме қырадып. Апла пулсан ангала. Эп санзыр пурнма пулдараймастып, вешерінзе кайрешман шуғышсем, сымақ пулса. Чуным, сана каламасан, жуна пузар пузарзадырать. Итлезем. Эпе, ну, вірене жухне, пір ба шихланса да, ну, эбирунба нумай бурынман. Езір, авлан апла, хыттын галарым ебі. Ман уравы езем пітсе Чунра азар бизер тавыл жекленчі. Пырда тем хабар жеде ебе ченейми, хускалайми болзадыдым. Галина, юратманы бир пір-бірне. Выл тебір жин хланча. Хыех каларе Эбирун баурах нихшан да тіл бұлмаспыр. Эбир ширынман да. Итлезем, Галина, купирен айванлық шеш бұлны. Эбі юраду мінекенне санбатель бұлзан тенен ландым. Чын юрады жыраны жүхне улдавлы земде де бұла шейкен. Анчах, шак туйым черери юраду вырынне ежинаймаш. аймаш. Пире уйыр ниде ниде вилім гына. Анжақ вылда мана санран сивитме бұлдараймаш. Есі гына худа лайық біледін. Гені калашма жарынчы. Манжын кухы бар херцехі вел бұхаган шугуненче, шилді ман ағырны ех бұлчы. Эбі шинзіне пурнеде хам шайба вишме хынықны пурны шри хураба шурра да туданзақ булас. Эбе пурны шулі шинже піррете тагын манчыға. Ку тагынны бүлжежі. Хамран хамы итрымебе. Анжақ ответне тубаймарым. Чунра темле сиве хум. Тек кевежу жувыл, Тек күреню шекленче. Ман күжумне хевел херебек сара херарым духре унын сенгер көшесіне күшулі дулны. Вылген умын жедірать. Ним дума аптраны енне пюрнизене хушкалать. Пурныш татылчы, пышылдадашы унын дудызем. Епхам сисмезірек ені жүмінчен перегудым каялла жақырым. Гена пушне усря. Шак вғытра тағырлықра хуткубы сасы ян гайры. Вăлмалдан таганба калашнын, ундан пір тапхыр асын зывланын туйынче, херзем кулни илденче. Йынышмастып шиепе, ыйтрым хамранхам. Анчах ответ тубын маре. Тень мана вăхăдыр термеже шулығадь. Тень шау хирарым не Выл кунда килсен. Ах, шта кайса керіп барайып, шуғышылама да ғыружы. Ебір шивықланзақ шидейменға. Мінледе бүлін хама алла елзе пырынмалла манын генеран. Тен хулана Хамран Хамранғам ашта тарза қыдылып, тезе шуғышыларымда гені жіне бұқса илдем. Оның көші салғулы. Сәне ұйық шудынже кывакрақ шуры теслен көрінәді кушсем кушшүлбе дульчеш. Пужа унга кырешине хурса эзіклесе ерес келчі. Шак вғытра манума калле хирарым сынаре тұқсады жеде, епі э, шыла жыртырым. Мен бұлза ертіне бізен хұшынче. Юратсан, мін жын пір-бірне аяққала тіртсем алла. Тен әбі шунзагайны шынна шеш савадып. Шынерен чірде епші она. Телейлі пулей вара ман пурыныш. Ку ыйдузем ман чірене шурзах ядеш. Эбі уразем веттен тренине дойса елдім. Кужа аяк калла тартырым. Анжах, гена умран каймаре. Хале мінленде бұл херарым. Мін шинжен идастеніне де ұшшынақтап жыраймазыр перзиадым ебі. Вăл çухалаган йши мар. Тада эбе унын суди пулма аймастып та, Путсанны сазыба тавырчы гена. Эрім южі, чымлаймастын. Арларымлы пурнышта юратмазан шавнашкалах. Хушса хучы чынмезір Юратман? Шук, пір юратмазыр мінле, пірлеш мінлеға ыйттірмебі хамран. чірене тем пешерце келчі. Унба ман хужра тебір херарым бұр. Эбі гені батне шав херарым мурлалысене не тазадып бұлзан. Етада эбі візен хұшыне уйыру булса кетем булсан? Апла Эбе эбе мар. Кирлі мар мана шин телее, Мана шак шухышқыратса бірақре. Ебе пір самант куча хупса, ним дума аптыразадыдым. Ундан гені жән паранза утма урана айырза бусрым. Галя, пирен хужара нигам да жук. Мінжін тұруғақ ерінден манран. Хам пурнышра тюсе ғышын, сан тазалы жән айыплы булас мардезе білдердім күн біргей илтрмепе генын хурлыхласа сыне. Вăл манран темиçе удымра пуне усадырать. Эбе куча хупрымда гена сыне çухальчче. Пырынса каясыш тада булин, віртлетсе үлде шуғыш. Анча хепе хыраза кайрым. Кужа ялда ядым ядымда, генумне бурсатыдым. Манавыл хер үллені далаза илчче. Эбе пуя ун кәкірешіне тайса, азапла шуғышсенчен хапмадырышым. Санзыр пушы та кечем, пышылдатрым эбе. Савнышым, таваным, тавда буш, тереген херюллен. Шак самантра манран телеле шин да жук, хушса хужы был кыш чын Мана тінже шинелзе, шудалза келнен дойынче. Чунра калех канышлық шуральче. Пір талық, шулдалық бек тойынче. Тере гена. Күлі шүрерім. Анжақ, санзыр, ытла да кичем. Эпіде ұйрылзанақ тұнзықлама бұшларым. Терімде гена жине бұқса елдім. Анча хун кучызенче немехте вулаймарым. Тетемленче. мана тагам дурца срень храны ебір, хыттыны даларе де, Эбе унын пюрнизем кышче сизенмелле чытренине дуйрым. Шудылзанах, каш пуласа кәтмеді данадып. Каш савына шілсе келет. Галя, манын санба кашны ире пірле, пірі дамра терегені. Мана кусымақсем хивелбе шанны үзендіран ожа жумыра кетсейліне бегех туынчыш. Әнде чунра пажырхи тывылын ереде юлмаре. Ирекленде ұшын зывларым. Анжах ченмесі мақ маре. Гена шакна урхлара булас. Пирін хушара, нигам валиде, нимін валиде вырын жүк гале. Нихсянда булмаш, теревіл шуғышлын. Теле илебі, тавырдым кескен шеш, гені жіне савынышлын бұқса. Паян клубра кино вулать, терімебі. гены дамен жән вешерінсе. Тебір минутран, ибір клуб И утрымыр. Ебір шетнежіре клубы мінже халық ешлычы. Крыльца жіне радиолаларны да, вұл пөдім ял жіне хитререн хитре кевезем сабалать. Кино гурма келіне шамрыксем пурде тажыплы площадкинче. Пөді крехизем тажы карды жүмінже воевыляшы. Эбір шыбах, шыне шеме пушланны шыре житримір. Гена мана пилікрен ажашынды тірде, эбір тажы карды негедімір. Унран бушне эбі нигама да курмарым. Выл тем галаре, илтмерім. Шак самантра манын тенджери бур шамрыга хамбек телейлі дывас келчі. Эбі надюшы шинжен язы илмерім. Шак телейлі саманда нимінле сивлек азы үлібеде варалас келмері. Шак вғытра тагам. Эй, атсемір, пағырға, пағыр, дезе кышқыр Пурде тажа площадки шуме бейірдеген аслы жул енелле çаврынчыште ағылдатса кулса ячеш. Тіліндерет те Аркадий. Вуды диене лава, хой күлінне Ла Лажине хергенне выл. Ав, епле ұраби жумінже аркадей жіне күренчіклен бұқса бұрад. мұндарын. Вылиха намыз күдардат бет. И, шавшил тавалынынде. Ара, Ват күлзе күлзі Бұл Вылла жатақ шанақ пен сиренде. Лайық чунлар кәдей. Вады вылыға херген мелек, янырарыш ақылдатса сазы зем. Эбі шыл жинелле денгердім. Унда бұды вуды диене пызық лав күрінзі ғайры. Анжақ не турда хушинче Аркадий хый. Утне ураба жүмне кыгарны да, Вăл шухăша бутнă çинбек, пучне усса канăçлан удать. Аркадия пулышса хыжалдан Лёва тердет. Вăл Аркадень плугаре. Юлашки вăхытра візем уйрăлымиех пӹрле жүреше. Аркадий йывăр талбынза талбынса Шинзем хыйынжен кулнине илтсе, вăл уттине хăвыртлатрре. Тажы площадки ділне товарынче товарынчы. Питне шанны бешыл ташлаган ташлаганзем батне «Туй валли, ме тебе вуды гирле, теревал хыттын. Ундан ташлаганзем кушинче тагама жырама бушларе. «Аркадий, тохта, ұштайыз?» — чармақытлан жана хайбе бірле вуды турца келеген лёвы. Пірле үсне тандыр кушинче, эбі хамас савма бұлдараган хере жырады, таваным, тере Аркадий пурде илтмелле. Шамрыксем, вұл батне бұраса чадай мазыр кетіріш. Ағы Аркадий шуды сағалдарақ югеген кедессе бычы де, шуры кебедіғынны херлі битлі лидына даларе. Тағышы алы шупсаячы. Тепри хыттын «Музыка!» тезе кышкырчы. Ялши ебек аллех шымыл кеве янраза Шамрыксем пур дебегех ташша хутшынчыш. Аркадий лидына, етті вылбек шаварать, етті рук чарынзадырать. Ваданна хер ним дума ене Аркадия аллы бедерде тем ятла жать. Леша шакна азыр хамаште. Ага візем пиренделе шиттірште, Аркадий лидына шүллі шіклене май гена урежіне бұсыре. Хай шавындах, кәжарыр юлдаш, жіне бұсны Чережіне бұсны еқмар, тезе хывыртын малалла жаврын зағайры. Шамрык сен кімілі тада ұтларақ шекленчі. Візем ташланымай Аркадибе лиді жинжен көжізіне илмеріш. Нумайы же Аркадий галих мінде бөлін кулышлай бала шутлаза кларасса кетіріш. Ун вайлал изем жіне свензе ташлаган лиді гына тавраналла каныш сырын бұққаларе. Унын туды көлчі, Күжі телейбе жешірі. Ебі візем жіне бұқса савындым. Ага, візем пирін бадалла жаврынза бұджыш. Ундан Аркадий лидына пәчік ажана етнібек шіклезе, шурымебе гені не бұрза шабынжы. Вара гені енне шаврынжы де. Юлдаш, ебір пір-бірне еплі канзірлет бір, тезе хучы. Гені бұл маре. Тажы кардышынче жеде тавыр бере иксіміре. Ялда да тывыр. Үрі жынным. Кам шулыш сабаджа жесіре пирін яла келме. Шакна білес келет манын. Тере Аркадий чіррегеме дырышса. Гена мере. Эбір айкене лебырындымыр. Кевевешленчі де шамрықсем тажы кардынчен тухрыш. Аркадий тажы кардыне хюльчі. Лиды... Аркадий тем шутлазаглар ассасисе уналинчен турдынчы. Анчах качана ширеппенді Шамрықсем Шамрыксем шыпланчыш. Вот тандышымсем. Эбі авланас тедеп. Ага манын пулас арым. Пур зарада туя деп. Тереде лидына ыдалаза Хер пур вайран турдынчы. Шамрыксем алы Лидын кущулі юқсанчы. Выл Аркадия алынжен вежерінчі де тажы гардынжен тұқса чупре. Теттемре, унын шуры кебі тықырлы крашу юхальчы. Күрендерчі хере, терімебі. Шулдырарақ тыткалать хайне, табыр жегені. Шак вғытра Аркадий пірін бада бірзадачы. Сымақ тубайман енне кесіне шапса тем жираре, ұндан гені енне шабырынча де. Юлдаш, чигарка мағырландарзе зәмалла маржи, терехі юллын. Эп туртмастып, тавырчы гені. Туртмастын, ішместін де бұлас. Лайығы демезі. Анжақ пирін шулзем жүш. Вот шага жеш, пидешель теревал типпін. Хепсиреонлан аймарым, терегені. Хей, мененланмалламар маррегунда. Эзир галины батне ба болмазан, пирен ялдан халех тухса ғайма булдарадыр. Шагын бірге жеш калашын сире. Тереде Аркадий пырынза гаймадыдынча. Анчахына гены тытса чарчы. Ан бажарганар ұры Эбе чи таза туйымба. гена. Аркадий манжине бұқса елчі. Апла бұлзан, телей кюр Күр аллуна. Вол ӹшпе хытналлине гена яне тăсрре. Ккежех тажы вӹçленче, синзем клуба кечеш. Кино бұшланжі. Анчах Гена экран синемар, ман сине сесь пахре. Интерес картина, теремебе? Гена ошан гулза илче. Эбе курнана, тесе пышылдатры. Ундан ман аллах улен дытреде, туды батнейлзе бычы. Геннадий Сергеевич, хирург юлдаш, илденже шак вағытра клуб заведующий сасы. Сире Пуштелленчех электричество лампи çутылса шинзем бурде пирин еннелле çаврынса пăхрщ. Гена ура çине тăчче. алла туртрым. Анчах вăлына тадахы тăнрах пычыртаря. Ундан хамра телленнсеп хаган шинзем шине бұқса Ошын кулса илчче те клубран клупран чупнă пекех тухса кайрымăр. Урамра бире кірнеклі аржин дейді. Кажарыр, Тухтыр, вылман енеле бұқса елчі. Манын арым, ача жүратма, мұғырдатревыл. Илзе келме хырарым. Тем булас аспор шинче, пырай мұржи. Пырадып, терегені. Ундан мана қол холбу шинченді түрде. Но тузым Ыранченень тере. Ураба батнеле темеже удым дуре. Каялла манбада жұпса бөже. Вара хытын ыдаласы елсе, клуб умменнче шинземдыныне бұқмазырақ, шүшірен чуп туре. Курадыни веренне шинзем мӹлле чуптываçы? <laughs> Кулса илчче такам. Эй тамажа, Шүшрен чуптывакан қатшы да була дикен, тәлінші депри. Кажарыр тархашын. Ман сухви! Илденде шақ вғытра пирин хүшрадыраган аршинын хұрлық Адя мотоцикл балеш арадып. Кула жаба чазах шидеймін. Терім әбі. Гені зах келеші. Выл шавындақ аржин енне де, Езір келе жұптары рэппен. Хушры шеріппен. Анча харжин вырындан маре. Бұл алыне гені еннеледісре. Тем галашын бүлчі. Гені ына пүлчі. Эбир мотоцикл багаятпыр. Санран маларақ шидетпір. Тереде ман алыранды тре. Эбир пирень бада чупрымыр. Темеже минутран ял вешне духрымыр. Эбе мотоцикла май бурдаран хаваларым. Шак самантра манжан хирарыма булжагане генымар хам пулнын туинче. Шул тигезех маррибе хышпыр жыртре хывыртлыға да чагармалла бульчы. Шаунбек вағыцэнже эбе пичине юн капланныне дуйрым. Гені мана пилі кренді цабычы. Эбей уналынче юнда пинеде туйрым. Бұл тытны вырынзем пәдім үйтпеве пішертріш. Эбі гені сывланыне, сывлышен ошшине, пәдім келет кебе дуйрым. Ахал час-часах асын сывласа илегенскер, халі шағы уйрыма хыдып алырчы. Тень вұл шав хирарымне, халі де чыринче дыдать пулсан. Піреміш худ, вілтлетсе илчі ман шуғыш. Вәлтлетсе еш илчі жау. Ебі он шинчен шинжех манза Ман шутпа чын-чын уйрымах пирвайхи юрадва кижемлетмели сылдау пулма да бұлдараймаш бек туйынчы. Эбі шак туйма шамрықлах ежынаймарым. Ман хам шуғышласа тупны катчы бұрыначы. Үттізем юраду сінзенде эбі шав катчах куратым. Унба тел буласа, пӹдем чундан тунзыхлаза кӹдеттем. Нумай кеттер мана. Юлаш кенчен тел булдым да. Тенже маншан темеше худ шудырахта, илемлерех Эбір, Эбир чирлешен батне темеше минутранах шитремір. Мотоцикла крыльца умынче чарсанах, гені пюрде чупса кече. Эбі урамрах юлдым пюртрен ике херарам галашса духреш. Йывыр херараман храхури тупыкра дезе бульжав, бульшав, перинца сыне. Тепри тем галашын бульчче, анчах мана курзан шарламаре. Мізем хышын тебер херарым питне тудырба плаза әзі кілезе духре. Манделе житсен бұл тұруғақ еме чарынчы. Изир мінкеместір дада, тарғашын құдарыр перден бір хереме, тере елынны сазыба. Шак самантрайбе врач эше жын міндері хақлыне, пірреміш худ чунба дұйзайлдім. Херарым шаплах манжине тімзілзе бұғад. Эбе эбе врач мар дезе каламада бұлдараймастып. Ман кыгырда ынланмаламар туйым үсе бар жеде, ебі хам мін думаш ұтланыне пілмезірек шенеге көрсетадым, алық қылып не ярзадыдырым. Медсестра ұшта зерін. Илден жешак вағытыра пүртіре. Эбі гені не шейін жек паласа илдім. Анжақ вылғал пірреде ман бакалашны чухне хебек мар, темле хыюллында, пұхындармалла яныраре. Шук, күрші ялда бұрынат бұл. Илденче та хуйхыллы сазы. Алык яре хужылза гайреде, манат чудах шамгаран шапмаре. Галя, кердархашын, илденче гена сасы. Эбе пір замантрах пүрдегірсі дадым. Пүліме пызык, таза. Сиделделінже вуннымеш номерлі лампы жунать. сри вырын жинже шамры хирарым бұрдать. Ана курзанах ал ура вайепетсе Вăл кучне хупнă, шăлне çиртнă, келтесле шурса кайнă. А луна çу, мана булышадын, тере гена хистевлен. Эпе шавындах çăвăн гыш патне забыдым. пытым. Херарым çинчи простыне сирсен, эпе вăданнипе каялла чакса Гена ман çине чăрр пăхса илчче. Унын кучысем халь пызык та кынгывак. Вӹсенче гена шанни, эше лайх пӹлни, хыюллық сесін задырать. Хирачан нибек херлі сынлы пәчік тудыне тап тытна. Бұл нихшан хинчен де хитре, илердюллі күрінат. Пурнышшын керешне чухне, вадану валли вырын тере Теревал Эбун шибыхне бұдым. Анчах хамын мен не пілмерім. Каштахран гена операция дума хадер бульче. Шамры хирарымын ытлаши азапланныбе кыштах кывагарма бучланы үтне касаярзан, ман куча шуры тре гарза илчче. Гена манран инструментсем итма бучларе. Эбе візен яджесене де білместіп. Операция вғытнче хышан, хожа кирлине де онланмастып. Аптраны енне, чатреген алызембе инструментсен коробкине гена умне рехтытрым. Мана унын кашны хусканове вғытлы, лыпкыда әненүллі бұл нейтіліндерчі. Эбі хама он жумынже темле вайзыр, пәчі кача майлырақ туйрым. Агывыл шине дырзақ тенчені дұхма тұрышна жана аллыне үлчі. Эбі он шине тілінзе де хыраза бұқырым. Гена, ачанаман енеледісре. Анжақ ебі инструмент коробкене тытында ним дума аптыразадырады. Ларт шагында. Ил хывыртырақ ачана. Кіскен хушшы Гена. Эбе ачана алладытырым. Ун жіне летінгеререк пахрымда, ман чуна халичен ман туйым тытса илчче. Ман алыра тенчене чи первайхи хут туяган, шуды жине куш да бахма мен этем вырдать. Чре ыттын кыртлатса тапма бушларе. Чунра ошо, ынланмаламар ачаш туйым вранчы. Эбешак печекедеме хам сисмезрех пушын Хуллень дындым да, ача не сесірім. Манын чыре хыттын тапма бушларе, алызем чыттеререш. Виле, Гена! Йылынны сазыпа кышкырзе адым эбе. Гена лыпкы булны мана пұшы хыратса Эбе он патне пішкендім. Операция пітмені кенха. Выл хыбаланзах инструмент сэмбе У колду хушрывыл. Эбіш приц шине бұқса елдем. Унышынже шудыш векте тулы ех. Анжақман алы земшіклен мереш. Ну, уколду, пешшинчен, анхыра, выл пиде анзат, ав спирт. Эбі пірре хам алыри хускалмазыр вырдаган пәчік ача жіне, тепре спирт келенже жіне бұқса үлдім. Хывыртырақ, үлден алек янын хистевле засы. Ундан сем шығырдатны шеш қылғана кече. Эбе ажана простын сарны сәдел жіне худымда, унын шемше үтне спирт пасыдырдым. Ундан шприц тытрым, ем хамайт лемезір чарынзады жүш. Шак едеме манын немін ледегіра тарас келмері. Анжақ пұшыра, шағы ана пұрныш барат пұлзан, теген шуғыш велтлетсе илжеде, алызем хайземе хача үйчі жүмне сірден жүш укол дурым. Анчах ача мариха. Ман кушран кушул тумламесем пачыртанса Гена, вильне, тарықны майлырақ кышкырза ядым ебе. Ача сывлама пушламаншан выл шеш айыплы булны евір. Сывлаттар! Шаплах лыпкан галаре гена. Эбе самантра хачана хам білне майзембе сывлаттар мабушларым. Кежех выл хыттан кашкарза ячы. Операция де петре. Гена шывынны вағытра, пүрде херары мубышки, пире лажаба елме бұнар жингерзедачы. Вал пірре гена жине, тепре ман жине Ундан пызы кудым зембе ман бада шамгаран чуптуре. туре. она хам алыри ачана бадым. Ивал, ивал! кышкыр заячевыл. Ундан гені жіне шекленерек пықырде. Арым мінле, тері хумханса. Ергеллех, ним болман бек тавыр жегені. Шудылать. Ебір килет аврынмады ұқырымыр. Чунра шымылда шуды. Пөчік ачаба амышне, мар, Ебі хам вилімрен шылсағы вардым бек туйнать. Эбир бұраган шулын игейені де туланы. Хыяқ бек чілдірке жыл жізем жінде шып. Ава шул херінде утмылдурат тілінжен тар ебішсе духреде ирхи таза түбіне леғы барчы. Эбі мотоцикл шавенже унын юррине илтмерим Анжақ тыри юрри манхалхара бірек, тенжери чихи тресері нады бек янырары. Агатада Шулхеринчи темескеумменнче пудене, пиренден хараза аяккалла вешсе кайрре. Сарлага çулчыллы хубах шинчи, сары лепеш çуначысене юлхавлын сулгаласа илчче те, ерхи ыйхыран вранашын мар пулса, калех çулчы чумне лыпчченнче. Чазах ширмара çркачнă çилячи, Тулы бу синелле чупсакече. Симес пурщн десле çулчысене çупырласа, шене кун пучланны çинчен хыбарларе те, кальча шинчи, сывлым тумламесем çрщине кемл шаршабек куса-куса анчеш. Галя, чарха! Илденче çак вхытра Гена сасы. Мана çак сасы хыдах телендерчче. Вăл именчик, ачаш. Чуныратни те, Тем пиде кирли шинчен калашын пулны де сисін чунда. Эбі мотоцикла чардым. Гена шыре де, шул хірінже сылым зат азалны кывак, сары, шуры чечексене татмадыдынчы. Эбі унын кашны хусканывне ыдарай мазыр залардым. Ага, выл мана пір ывы чечек шехиды тарчы. Ундан Хуллен ыдаласа кыгыры çумне пычыртаря. Ман чунра ошо çумăр çуза чухне чухнехипек лыпкы. Эпе гена кучинчен пір именмесір бұқырым. Ун бидинче телейлі кулы шишре. Эбе пуша усрым. Черери ыраду жумне тванла ошо туйым шуральчы. Шак вғытра пирінден инчетре мар трактор керлен илдінзе гайры. Кунда Аркадий суғалать. Эбе Аркадия саламлаза алла жеклерім. Трактор пирененелле хывырт келме бұшлары. Агывыл умрағынде. Аркадий жинелле пахрымда хыразақ кайрым. Выл сынран үкне, хуракы тризем шам жіне узынны, кушы чарылны. Унда эбе халичен курман темле хелгемзем ялгыжашы. Эбиргені ба пырынза дымыр. Ага Трактор пірре тепре сула хаялла, ундан пір вырында шаврынса илсе, тұм жерменелле чымны бек анса Плук Плуг шинчеларса Лёва вырым курк шине сирбінзе үлчі. Трактор ширмара курынми булзан, моторза сиделден мере. Сүнчі булас. Эбе мен бур вайран «Аркадий!» тезе кышкырза ширма енеле тагына-дагына ыткындым. Ширме көтілде таранақ марчыға, вілтлі цейлде шанжық параган шуғыш, Эбі ширмана жұпсандым. Трактор ширман тебір херрине бұрзадарынны екен. Моторы сүнне. Аркадий руль жүмне кығыребе тержіне де пүшне усна. Эбі ингек пулны дезе хыраза үкірім. Кабиналық не лыскарым. Выл ұжылманныне гура чешкіз танлаттардым. Аркадий чынмере ман еннелле шаврынса да пăхмаре. Шамгине çаннипе ссыдырса илчче те мотора хускатрря. Эпе ына пірре ятларым, тепре ошысымахсемпе йыпатма атмадырышым Анчах вăл вӹсене итлемере. Трактор щиырман тюрем еннелле çаврынче, Эбе унумне не чупса пытым. Паранар çул шинчен, кышкырчывыл сиввень. Ундан эпе шаплақ трактор умменнчатыныне курса, аллипе сулса кыдартрре, Шулба мыйтрре. Мана гена айкинелле жавытса кайрре. Ага, кур хушинчен лёва шекленче. Вăл хуллен утса плук çине улыхсаларчы те. Эй, Аркашы, асты хесе! Трактор вăл чок мар, зене хужаттын! Тесе кышкырчче хырағалыпе энзине сыдыргаласа. Хыбарма сывек ширан трактор шырмадырық малалла чупса кайрре. Эбирде ба мотоцикл ватне утрымыр. Эбе тенжери чи телейле шин. Тереде гена мана мотоцикл жинеларма болышы. Адя, кайрымыр. Шитсенех туй шинчен білдерзі хурар. Ирех гені бабырзагіні кугамая кыштах тіліндерде булас. Вăл хыбаланзах тумланма бушларе, хăй еман çине, егені çине вырттын, хыйсен çамрăклăхне пурынса ирттернне сынама булдараган күшпа, пăха-пăха илчче. Эдем кетмен хуйха була çеç мар. кетсе туйса дараган телее була да шуғалса гая диккен. Эбі чілхешіне келсе капланнасы сымақсыне не пледе калаймарым. Менезі, галі, хыбынза үкірі кукамай. Ундан эбі шиінжех явап паманныне кура, гені енне жаврынчы. Гені ұн батне хывырт пырза аллыне жуптуре. Ундан ыдалаза шүрімінжен ошынлып каре. Пилле земір бире. Эбір пірлешме жұтларымыр теревал хыюзыррын. Сирен ирегенде ачамсем, манран чару Анжах Анжа хезир пір-бірне пурны жүрсене шанзабамалық лайық білзе шитрір жи. Ачамсем, пұрны швыл. Анжа ебі кугамая қаласа бідерме памарым. Ыдаласа илдім. Выл шымылын сывыласа ячы. Ундан гені батне бұрза ана Амыжы ывылне ыдаланыбек, ошын ыдалаза чуптуре. Вара пюртрень васкавлын тухса гайре. Эбе чечек шихине вазыналартрымда, пір-біріншіне немчен мезір бұқсады дымыр. Шут шандалық. мелле унран. Эдеме выл пурныш парать. Юраду. Телейлі ғалебе манчунра шебеш кебеш уралса яныраре. Анчахына хам гына анландым. Пюрде май кече. Вăл пире пил паче. Сидел хушинчен духны чухне, сарым зырлек небе, вазы үксе юксе Чечек шихи сабалан загайре. Шив сидел дырых юхса гайза шире думларе. Чүрече сакки шинче канышлын чывыраган сары кушак сиксе гені генышине хаяррын бұқса илсе, уши чүречерен сада ялт сикре. Кукамай пірре генышине, теприман жіне ыйдуллын бăхрре. Она мен каныш паманнине геныши инче хынланчы. Мана ыдаласа, Ырагу ыра тере. Шапла чай жамзем. Шапла булдартча. Тере кугамай йывашын. Унын шурзагайны битне херлі санкеме бушларе. Шурзехет яхын шығыл-шығыл калашсаларны хышын, эбир кугамай хварса келден духрымыр. Гені больницына гайре. Эбі мотоцикла игі жул лак сахварны улма жырла питомниге енелле жавырдым. Шуламай люцерну үйне Селім шидінеген люцерна чуна савындарчы. Шүргүнне азотлы удабренебе абатландарны пиде узыллы бүлчі. Аякран бұқсан, бұл төттім симіз теслін заларад. Иртне жуыл, шак ана шинче теллен шудырақ шудырақ лаптық сен балыратчыш. Кувыл тыпрара азот не білдередші. Кышалагы, үзендіранын туны хулын, Шулжи парга, шүллі. Чазах ына шулса әнезе шидермеде юрать. Эбе, пір темне шылза бұқырым. Тымарызем вайлы. Шуварринче шумырзыр жандалықтырас булсан да аптырамалла мар. Эбе жак симісте лыпкын чүгензелараган ойжине куш тулы телейбе бұқсадыдым. Візем эбе хебірденіне дуйнын тада ытларах чүгенчіш. Ундан эбе иге ла акна улма питомник невештердім. Шак вырына эбе хам суйлаза илдім. Мін жіндезен кунды шыр пулықлы. Тапрара үзендірана кирлі терлі минерал тавары земші Тыра газ пулзанда да темеше жулхуши абатландармазырақ тулық пулмалла. Кунда мін эбе астывасақ немінде акмашы. Элек заюс невірмана каза-каза шаларахта, шаларах керзе бұнық үшін, чилаях пызык шырлаптыге бұлса юлна. Хойырлырах вырында ебір пічікші жүхнех хырземлар цадулдарны. Кул аптыге вара бара пурде манзагайны булас. Шур енжен шак шыре, хыр вырмане хүделейд. Хевелдуғыш енжен худыш варман. Хевеляныш енже, ширане бет тулли кюле чудал савырдать. Ыры çанталыкра каш ялтта ялт çүлелле сиксе, тюлек кӱле питне шатта-шат шабашы. шабашы. Аякран бұғағана шағы күлі тебінжен тагам кемел кезене шүлеле берзе вілянын дуйнат. Кындыр енже вара, уже вырын. Ундан шаран бұшлан гаять. Унда кашны жулах пилік таран курык кашлаза өзегенче. Күлле шывагеме бұрагана жазем терліде слечедек Пыдан Пыданмалла вылячыш. Вадырахизем пул трандатма жүречіш. Ик шулгай алла шагында шыне сортлы ул муши акрымыр. Шулдра жирла бараган хурлыған, хымла жирли теммезем, чилаях пызыкланна. Шыр мезем самаях сарылны. Никама узыпа мазыр вырдаган шыршинче, сад шидіндересемет ман академире веренне чухнех шуралны. Шырма жатра давражынче, тырбул туза илме меллех мар. Кереме чирми давражынче, тип ширмазем тулыех. Ун дебінже хелен жевен пірбек сиведе таза шалшыве юхса вырдать. Телін мелле ыры шалшак. Шартлама сивере – Пұршыне вұртсаш сен де бұра Эбе күлі херринчи шулба, питом екенне бұрынза кедем. Ага варман херінчі, тедем духны күрінса кайре. Кывайт чертне. Унда враш кула жезем хевежеше. Кывайт чине хыт хура бұрағаше. Кешех візем хыт тынгалашны дейлдензе кайре. Мана курзан шамрык халықлы планчы. Эбі мотоцикла шул херрине дыратсақ вардым да, аджазем батне утрым. Хирачазем мана хиреш чупреш. Э бир питомниге шумгуры кранда сатма келдемір. Пілдерде пирін касри, Лидия аппа хере валя. Пілдерхи хыт хурана да буштар зашундарат бір, ату курыға үсме чырмандар ашы, тері тебір хирачи. Хал-хал шешке жураган чечек беквізем. Кушасем шылдырбек шешеші. Хевелбе пишне пичесенче херлесан выля задрать. Телейлі, әшлі, вайғаллы жінзе мізеші бірін ялда. Эбі візіне мұқтағалаза елдім, кавайтпат не бұдымыр. Кунда аржина жазем хужалана шеккен. Візем хыт хурагына мар, шамрық хырзен хорны туражызіне де хушса шундарашы. Кавайт шумне симіз курық шіне пишне баранға губала захуны. Эбир храда тазатма жұтларымыр. Тере пире хиреш пурынаган коле. Шыварынчи парангине чымлама жарынзақ. Ун биже келбе заветне, бетне. Кушесенче савыныш шишет. Матур хала хезир. Пиде терестывадыр. Хырлы хри щупщап, хырык турат, сене сиен күреген хурт капшангызенердеме булыжаще. Теремебе. Кухырсене чынах лартны, интересленчі шачасем. Шапла. Унчухне шыбах сиренбек чебір. Кунда элік тал кішібек әрі мүзетші. Шірі хойырлы, шаунбадай бір ларца үстерестерімір. Ав еплі үсі қайнывызем, чын-чын вырман терімебі. Ачасем маншине ымзанза бұхрыш. И бір паранга бішердімір. Адір ер, чӹнчеш хирачасем. Візем квайтра пишне парангазене да сатма бігендеш. Тавда бұйша жазем. Эбі келден абатланза духнычы, тавырды мебе. Келде жені мен выл, квайтра бішне тутлырах. Эсір малдан тудан забығыр, аспачы мана коле. Эбе ур хирешлезеді марым. Абатланнығы ачазене ажазене пөчек евішсене мінле азырханса шемшетмеліне кыдартырым. Шене сортлы улму пахалы хешинчен галарым. Візем кывайтне шербе сапса сүндержіште, херзе ішлемедыдынчыш. Каялла эбе күлі херрибе хуллен гайрым. Ағы ширан херінжі хымышсем хушинче, пәчі вылдаба пулыды цаларашы. Мотоцикл засыне візем комылсырын шаврын забықрыш. мана Перачи витринчи пулы неші клезе кыдардыре. Эзі кама тейттіға, ыйтрым хама пулы шеклезе кыдардаганран. Хирди касрини нан, тавырча жавыдан жықлын. А, мен бызығы жүвсе кайны эзі, телендеме. Пулы дыдаган да Ну май! дытрына? май! Ав, витрере ішсе жүреші, тере кымылы дулнача. Шкула гаядын Ха? Кергуне вишімішне ғайма бұшлады. Мұқтанарақ И, Катя бұлны да икенезе, Пулы неде нумайдытны. Эбі он витрине бұқырым. Карас сен бұр. Витрине хускаттырымда, түбінжен шырттан ишсе дұқыре. Он жүмінже теклі сымса, уланғы. Мана шырттан бұрри жа мінле майба сатмалла жүгілле шырттан синчен, шуғышларым ебі. Күліре пул әржеде Сибиргиде ебі вірені чухне хеметленетім. Туллы жывлы, пирін ял күлли. Мен чухлі ұзы бара шак күлі, пулы әржедес пулсан. Кунбирги колхоз председателебе шине дырзах калажас пулать. Шине дырзах. Шак эметпе, эбе ачасембе бесы булашым да, хирелле шулдытрым. Килеп, яланхибек хибек пулзан дин таврындым. Тюрех кюле херняндым. андым. ана хамырын ялан вырында күле херинчегі цейлчі. Эбі шивхарныне курзан, мана хиреш пөчек ажабек хавасланза чупса бычыде, эбір чилайранба курман шивых таван зембек, ыдамне ыткындымыр. Ним жинжен де калаш марымыр. Перберен ышыне шивых туйза, кил енелле хуллен утрымыр. Кил хушине керечен, палламан херарым хытын калашны илдензе кайры. Ачи билсе каять! Ыштажи, халде келмешке, аякка кайныжи! Ундан кугамайса силденче. Ава келеші де бізем. Гена херарым батне васкаре. Темеше сымақ калашкала заилніх ғышынақ, бұл хапхаумынче кетсадыраган күлне жіне шымылын сиксіларжы жеде, херарым лажине сіккі кебеячы. Эбе візене курынми бұл иченех пақса азатрым. Шак вахытра тулза житне сар ойық хапхаумынчи ват емра турачызем хушибе, маншине лешитінзе житне хербек пақса күлчі. Вұл ман шыны шăнă теле телее ынланчче Шуды уйыққы хабарзасын, лыпсыр хурын тұрринчен, Шул жызем калашна саза, ас сан жинчен. Челхешіне кильчеш, хам тахшанах вуланы савариса махсем. Аз илдерчі, аз симфони шеші, Выл сас симфони бек янырать. Сымахызем ялан чырере. Эббекешех мотоцикл жіне ларза хире, тыван хире, хамын хире тұқсавештердім. Ара паян эбі унда пулма меншке, сатра, тада колхоз пахчинче вағыда чила иртермеле бүлчі. Халяк, хамын савынышым, телейім шинчен, шырсеткенне пуштарса, эдем сиделишине, шығыр пулса вырца, пурныш параган ыраш уйне, тулы сине де білдерес килчче. Эбе геныба чи малдан тел булны тараза патне çитррм. Мотоцикла чарса унда чупса быдым. Геныба тел булны хипек ошхып ошхыпманча. Анчах, ун чухне эшеймен нишенех, халь çав сиве шылшывне туданас чуральчы. Эбе тараза вренне ярзадытрым. Витрине пусса яны иккен. Ун вырынне хылы беше задырать. Кумана маре, эбе тузанны жулба малала эрхтерзе бұрадып. Шулын иге беде, ем ежел ыраш пуссы дызылать. Ыраже тимеже гун гаяллах пушкаларны. Халя, пула сачине хібірдезе кедеген амыжы бек, пучахызіне шүлеле чанг таратсаларать. Шивыраща, візем де шивраще екен, вілтлетсе илче шуғыш. Эбі візене садарза илдім, маналла нүре жапре. Сывлы мүкме бушланы екен. Эбі лып телереген хирдырық врахчен жүрерім. Ираш уе петрде, манума, тин шуны таза юрбек, шуры хир шузадухре. Ку, хурадул бусы. Сымзана пылшы жиғыды кларе. Эбі хурадул хушине темежі удым шаларах кедім. Алы зене Алызене пек сарза, шуры чечекри хурадул теммезене ыдаларым. Візем хумханса, чаштырдатса илчеш. Шак самантра, эбе хам айришер, шамрык амыжы, Аче шумынче сывлаза выртны бек. сывланыне туйза илдим. Хыр варманы шумінчи, лаштра емразе ял курын манын хальжеш диплом илне шамрык хирургын, хама профессор бек туяскамыл хывырт ирцегайре. Чималданах хамайбе ялды врач бек. Ундан вара темеже жол кайла плугарде эшлеген жегетпек туйма бушларым. Чунра темінле ынланмаламар кымыл шекленче. Эбе шул хирринчи тараза батне чарындым да, ундан шивыса Чилай хуже хулари хлорлы живашсе бурынных ищен, маншын чунауш сайраган шербет пегех пульче. Эбе шывындым да таразай кенчи шыв пура хушинчен пузы депне мінле патлатса тумланы нейтлесе тыдым. Ундан шаксас улшынчыде. Чот кышт. Есте, ху евер таза тумламба бірлешсе, пір пызык тумлам пуладында. жын пызык күллине бірлежеден. Тезе каланын дуйынчы. Эбі кулзаядым. Анчах Кучумне Надюша келзе духреде. Ман телейлі кулла шавындах питчинчен шыл забрахре. Шыбақ шак вғытыра манран инче демар моторса сильдінзе гайре. Эбі сазы енелі шаврын Тузанлы шулба мотоцикл келет. Ана тытса бұраган херен шура дударе оша шилбе жет. Ага мотор чихынны евер керлезе илчеде, чарынчы, Мотоцикл шинчен чипер чиберхер анчы. Севеха вибек яштага. Шамыллын май пушинчи тудырзене тюрлет келезе илчі. Пушма кешене ларны тузанне шылгалары де, тюрех ман бадалла утре. Эбе шы витрине таразаса кешене ларттырымда. Хам сесмезірек унын кашны не сынарым. Выл умах пырзадычы. Кушран бұхре, бараман манчан чурымдырых вэри хумсем чупса саланчыш. Чыре хыттан кыртлатса тапма бушларе. Тэлэн мэлле күшсем. умри пузыбек теттемде тепсір. Візенче эбе халичен немінле хер күшінче де курман шуды хелхемсем. Эбе шап пызык күшсенчен тем шыраса хыбын запыхрым. Хер назыр азырхаре булас. Унын хура жебек шаврага кучхаржы изем вешсе каясла шекленчіште, пичешіне херлі сын тапса духре. Эбе унын вырымрах, теленмеле шуры мы ешінче, пір пайырға хура жүш білгішні неде, пызык турбалыларны неде азырғарым. Азырғарым жежі, шав турбалый мана шутшандалы хирарыма юриех пиллезе зебана юраду чече кебек туйынче. Катя! шивештерземір, ош хыпре теревіл. Ебе ұның ұшы сасыне илтсен, шардақ секрім. Алызем хыбаланзах тараза шинчелараган витренелле турдынчыш. Эбі візем веттен тренине де дуйрым. Витрене тыдаймарым. Выл таразана чулбек бек перзе Хер витрене тытма әлгірей элгереймере, Пөшкен май пучы тавра шавырза жихны шивечізем, салдын кайреште, шуры тутыре таразана вешсе юкре. Эбі ына тытма марымда. Шапла кирліде, міншін шагын евер илеме тудырба плаза жүремелле, шуғышларым. Унын пилеген жәнде хулын шивечізем жіне бұқса. Хер темес исе, каштақ хыбынчы. Тулли кігірізем хывыртын ана-анах барчыш. Шилтада юриех мана, есі херен мен бур илемне кураймарынха, тені евір унын шуры бине сірзе, хевелбе бишне илемле урезіне кадардыры. Поэтсем, юраду турри. Пиріште дезе, шагынбек херзем шинчен жирашы бүлінде, шухышлаза илдемебі. Шавзамантра, Ман чунри надюшыва шихынны ула чылаз селі чаршаве, чыр-чар шурулса лысканза піттірде, пәтембек шухальчы. Умри хер кушран бұқса, ман чуна көшіре. Эбі хыбынса үкрім. Чунданах калажашым булдым. Сымақсем тубын марыш. Пушра шуғырсем бұтрашынчыш. Эбі ухмаға ерне дембек тараза пури жүмне таянзададым. Камес? Илтрем әбі ұнзасыне. Ундан выл каймадыны азыр хазантин. Кам ес?» Тезе перзе ядым хамда. Хер әбі шутланы бек, кул маре. Маны хириш немен хуравламазырақ, мотоцикл не жупре. Чазах сыры не бұданчы. Эбі тараса бадынче, үзір шинбек, ура шинчен ура пускала пускаласадыр зайылдым. Шак емраллы ялда, пызығақ мар больницыра, манын әшлі күн жол мала. Шыршывын илемлі кедезе. Пурынма больница жумынчи пызығақ мар пүрде вырнашрым. Шене врача кетсе, пүліме тұрышсақ илемлетне булас. Вазына херлер розалартма мада манман. Сестразем вдам херарым херарымсем, тараватлы да опытлы медиксем булас. Мана шитсенех больница ларца жеште, абатшимешлар садулдарны сидел хушине Седек Сидекле яла еска ескамалаше клеть. Анжах мана урах шуш каныш памаш бәдінші тіл бұлу, пірре чунашық лендерзе телейлі әмітсен бейлердет, тепре ұры тілік евір патронать. Эбе сестразембе сүйреккен калашрым. Візен хышпырсыма кезене ілце де юлаймарым. Халхара хура кушлы херзасы. Теленмеле хитре кебебек шаплах янразадычы. Эбі кымылзыррине кура булас, вадырақ сестра ташта тұқса жуғалчы де, ундан шекленне да таврынчче. Тебінше минутран алыға хуллен шаккарыш. Таргашын Елена Сергеевна, тері сестра керегене хире Эбі Эбе битлі битле карчык бұқырым. Выл пұштайса саламлары де, түрек тюрех сидел не Ал инжи кіленче кăкшымне ларца ман енелле дасыре Сестра пире палаштарма васкаре. Ку учительница, Елена Сергеевна. Шамрыксе мына Галя амыша Елена Сергеевна теленмелле лайық сыра дума Ура жіне дадым. Геннадий Александрович теремебе. Кардек ман жіне санавлын Пирин ял варе сиретелей биледер Геннадий теревыл. Сестра келенче кықшым ресторана стакан адулдар жеде манады таржы. Елена Сергеевна да стакан нежіклері. Эбір пірбірінбе палашны ятпа әшірімір. Сиве тудана чебі деген сарана сень, ман вуд бек шунаган кығыр кыштақлы планжы. Чазах сестразем больницына кайрыш. Елена Сергеевна мана жинчен канма хушре. Килне даврынчы. Больницара паянах немешлеме лиде курмарым. Эбі хам сисмезрех, сыхечі не бұға бұға елдім. Шак кун ман пурнышра пызык ұлжыну буласын дойынчы. Эбі на чыдай мазыр кетірім. Улжыну теріс себе галазан пульченде анчах чунра гына хахаллехе. Камши шав хура кушлы хер, хош ялда бурнать. Тада пурнышне камбада бада булин шихны Шагай дузем мана каныш памарыш. Эбі унын кашны хусканывне, уйырмах кучесене аза илдемде. Ман чунра вұрттын шаныш шудала-шудала илче. Шук, вăл кучсе мулдалама пултараймаще. Вăл пурнăшне урăх çынпа çихăннă пулсан та, унăн черенче йышын малли вырын пушă. Юраду ун черене йва çавăрман. Эпе куна лайх туядып. Шихнă, тепр çиннăн. Мӹндери лайх мар çаксымах семетемшĕн. Шиннăн. Мӹншӹн тепр çиннăн пулмаллаха, вăл пӹр ябала маршке, Вол санын чи лемлле туйымна тивіштереймеш бұлзан, Чунзем пір чун булса, пірберен ыдамынче ирелеймеше булсан. Шихынны сымақ міндері керевзір. Унбек шихынывын вое шук. Хамағам ебатырым. Шак вағытыра хам вежімзір асын сывла-сывла Ара Эбі де пурныша тебір ба шихса бұқырымшке. Шихны. Анжақ чунрамар. шаплақ юраду кітсе ману Агывыл манумахые келзе Мін леха капла. Эбі юрадура улдаланны шин бұлза духрым. Эдем читаса чунба юраду жыраны жухне, пиде диккен. Хизеплеген дойыма юраду дезе ежынать. Кайран чуне шаплах темегітсе тунзықланыне туйза илетте, йыныш марым жидезе шухышлама бушлать. Шак вағытра унумне чын-чын юраду келсе тухсан, чун кышкырза ярать. Хыйне хубырласа дыраган, тетреллі туйыма аргатса бырагать. Анжах шак тетре, чын-чын юрадыва, пірех варалазах варать. Эх, çут чандалык! Пурне де дума булдарны çутчандалык. Мӹнжӹнезе деме юра-дура йынышмалла тунăжи. Эве паян тараза бадинчитель булухышын, Надеба хам хужыри тетрелле туйымба шихынны юрадыва татса прахрым. Хура кучлы хербетель булаймазан, Йывылмана намысландарса хыйбадинчен хваласа ярзан да, Ман кыгырда тек надевалли вырын щук шухышларым эбі. Хам çак вғытыра, хыр вăрмани хышнян быданма махадерленне хевел çине савнышлын пăхса илдем. Çак таврари ялсенче бурăнать вăл. Эпе нашыраза тупады пах. Хут темменнь булдыр, Эбир пірбіріншінше шуралны. Шуғыш сенчен пырынаймарым ебе. Хавыр тумландым да пүлімрен васкавлын тухса Мана шавхер темсілсе кетнен дуйынчы. Урамра ништалла ғаймада білмерім. Чималдан манын пір-бір шамрықпа балашса, шау хура жән ұйтса білмелі. Вілтлетсе илже шуғыш. Эбі больница жүмінжі пәчік тұғырлық алла бұрынза кетім. Хажалахи сулғын шил варгыжы, юнажар пахчаран сирень, шемірт, тада темиже чечек шыр жилзе келет. Ана эбе кагыртулын сывлаза бұрадып. Теленмелле пызык, илемлі сады кен шак хужин. сад пітреде, кужумне ери тавра емразем хубырлазы илне шавра күйлі дұқсадычы. Ыдармалла мархи Эбе, күлі херринчи емра тунгады шине ларса, вара хушы шинче тюхенеген шуры лилисене ыдараймазыр бахрым. Темшін мана шак күлерен, шак шуры лилизем хушинчен, халь-халь пажырхи хербеге пәдім келет кибе шеклензе дұғасын туйынчы. Ага шивықрақ мотоцикл сасылдензе гайре. Эбе ұйғыран варанны бек шардақ сикрім. Ундалла-гундалла бұқса елдім. Негамда гурын маре. Мотор хыттын чихынса шыпланчы. Эбі шавсасы еннеле тимеже удым дунычы. Анчах малалла утма, сат тавра тытса хүме канцерлері. Вара хүме урлы, хывырциксе кашрымда юмахрибе келемлі сада кірзедадым. Персамант эбе ништалла кайма аптырарым. Шавығытра тагам ущын ячы. Эбе чазақ таврынадып, тезе кышкырчы. Шивыхрах шымылын чупса келеген ураса силдензе кайры. Эбі вара лапсырка сирендеме хүшне бұдандым. Ман умран шурыге беллі хервілтлетсе иртірі. Пақча алықне ярия хүш сабырақса, күлі инелле чупса Агавыл кебене забрахрыде, шывагеме ли тумбагына юльчче. Мен тун захлан чугензе ларадыр. Адер мамба бірлешівін ма, теревіл чедексене аллыбе сірдінзе. Шавығытра мана шуры лилизем, хере едем чілхібе калаш са саламланын дуінчіш. Ағы хер пір чечекне татса елзе, шүшішіне дирчеде, шалара ғутса кече. Шив малдан ончыргу шизіне ача шынудалы зілчі, ұндан шинче білікне, тулы кігірізіне, хер хуллен юрла Камес, аштайыз, хыжан дел булат бір. Эбе пір замантрах карда урлы сіксе кашрымда күлі херене бұрзадыдым. Кунда эбе, кашкыр чечере. Хер мана курмаре. Күлішейбе шымылын ішсі кайры. Кәжек вұл мана азырғары де ширан херрине ішме бұшлары. Ундан урашине тачы. чыргүші даран жеш юлчышыв. ебір пірбіріншіне күжілмезір бұғатпыр. Эбі хирург. пұрнышра сағалмар херарым курма дивні мана. Эбі шарамас херарым сене десе калашын. Күнбекіне курманчы. Юраду турри бек Эй, хирарымсем, тәнжере пурныш шуратакансем. Эзир, пурде, черечечексен джэн чилай илемле. Эзир булмазан, эбир аршинсем, сэм варманды турат сыртырза юлны хырык юман евір шеш пулны булыттымыр. Шагын илеме курса, пір-бір ослар шин, тілінмелле фейесем шинчен юмақсем шуғышлазағыларыны бөленде, тезе шуғышласа, она хирі жұтырым. Ағы унын урисем тілінче, шыв юнба херелніне азыр харымда, даран шыва ботинка бақ хавырт кірзі ғайрым. Хер шумне хаюзырын бұрза, ына етса елдімде, урине вылдадырынныне курдым, Больницына жавытса ғайрым. Міндері хумханса касраме бунурене Алыри скальпель мана итлешін бұлмаре. Кассан ырадать. Манын ына тарас келмешке. Анжақ, эбі хершіне бұқса илдем. Теленмелле. Ури тубанне таранах касма тюргелчі Вăл Выл кышкырма мар Куч харшине те сиктермере. Пәчік шевер бүрнелі алдыне жеш, манхул бұш хуче. Эбе, ун күшесенче юраду хелхемесене азырхарым. Савыныбе мансывлыш пүлінзе ларчы. Алзем мана итлемеріш. Он урине вырахын бинтларым. Выл тапран мазырларать. Эбе сымақ мастып. Чілге шетредейін. Алыға хулен шакарыш. Манын шиінчех чирлішін батне гаймалла бульчы. Каже, юриех пірбірне зем келіне дейін. Эбе чирлесен бәдінчен дұқсанақ, больницына баланса тавырындым. Кухер ұшта бұрынныне, выл камиккенне ұйтса білдім. Мұн юрадывым хама пажыр илертне сат хужин. Елена Сергеевнан мұнуге болны еккен. Галя. эбі инструментсем хуны сумканаларца урама духрым. Нем шутлазады мазырақ, сат табратытны карда урлы сексек ашырым. Сирень, шемер чаржи сывла мазырақ кагырад уладь. Эбе вырыбе кепшынза, урамалла мынгымылын бұхаган чүреч умне васкарым. Теттем бүлімелле бұхырым. Анча хунда нигам да курынмаре. Вара сирень тура жізем хупласадыраган тебір чүрече батне быдым. Ку пөліме сирен жылжызем хушыбе уйық шуды Ебе Эбі черневе шендірза пүліме летінгердім. Стена жүмінчі кроватчинче галя вырать. Ыры телек курать пуласвыл. Туды шинче кыштшеш палырмалла ошы кулы йылгыжать. Шүллі кігіре хабара-хабара анать. халь-халь ужылса каяспек Ага, уйық шуза-шуза бөте де, унын пичешіне үкре. Шак кавакрах сара жудыра, унсане пуше хитреде, илер дюллі күрінать. Эбі на варадас кезеде шутларым. Чілхевішне тенжере пірден бір чишивых шынна жеш каламалы, ачаш сымақ сем капланза келчеш. Анчах унын таза да, тутлы ихіне тадас келмері. Эпе уже чуречче жен пырындым. Манын ына чечек шихи хурза барас килчче. Вара пахчари сирене азырханса хушса, темиже хутчен чуптурым да, уже чурече яна жине худым. Пурнăш маншын тулли кыкыре сывласа власа Хыйын таза тазада, ожы сывлышне пӹдембех ман ене левыргыштарчы. Юраду манжан хэнь ыдарайми ыра алыкне ушре. Эх, мендери телейлі булыттым эбе, чрене тараган азайлю юлман булзан. Шав азайлю шеш, манри, ошо телейшине, хэнь сиве хумне сапса шушендерчі. Кушумне, иртне кунзем перень хыщын тепри шыва шава Сарымзыр шуралны эдем. Шыба мына шуралны чухнех, хэнь хура чаршавепе витсе хуна. Вăлманран манран, мменнь баныне хăйăх турца илме хынахна. Эбэ шуралса çуттенче çине бахса илме манран хама çуратнă нене турца илнне. Анне, мана чун баны анне. Епсана курман, сана лузем, мана пушран шылман. Ман тылыға юлны сан ачашлықна пілмезір хытна. Шапла, выл ача чухнех хытна. Ача чунешін, тенжере анне ачашлыхынчен хаклы ябала щук. Выл пире хамыр атте пулзан да кирле. Эпіна жіне хергенсе, еха васлан бұғаған пұр херарым рада жыраттым. Астывадыпха, эбі ача шүрчен жән тухаган алы араттым. Ман Маналыра, оман земчі. Эбі візене хубах шул жешіне юнажарын тасады сахурадып. Візем тарашы, шапла вылязаларнымай, хам ума херарым бұрзаданы не дезесмен. Самзана ыры шаршы лазан, эбе пужажык лезе бұхрым. Манумра шамры херарым дырать. Унын туды кулать. Сенгер куже мана шубырлаза жашлать. Эп сисмезірек сикседыдым. Картузағывза алладытрым. Херарым жіне бұқса хавасын кулдым. Выл бұрзады жа. Мана пушран ачашласын жа. Әнде пұша да усрым. Анжақ, еп кетне ем мана ажашла марыш. Шумыр бірехедяв, картусына тұғын, шынза бұсылын, тері херарым. Эбе херарым жіне бұқырым. Ай, мендері чибер гачы, мен ятлы есі, ыйтревыл. Эбе васқазақ хам ядағаларым. Херарымын күші чарылчы. Выл тем калашын бүлчы, Херлі сырбасырланы туды темшін чалышыры. жын келні күнда ебі. Ирце каяттым, тавырчы херарым. кәтмен кәтменшірден выл ман пинжак түмезене түмелері, картуза ғывре, шынрен дығындартре. Мана құй мне хыттын чымырдаре приман жіне денгерзе бұқырде, малалла ұтса ғайры. Ебі бір заман таптыразадыдым. Ундан херарым ғышын пур вайран ғайрым. Урайын Урайынче пыльчыклы шыв чаплатса сербінче. Эбе пічік күйленчіксе же чарынзады марым. Херарыма часырақ хваласа естесе түрін жұпырым. Инже юлманченде. Херарым каялла жабрынза бұқырде, ұтма чарынче жұпса бұдымда, чупса быдым да, чыргушинче даласа үлдім. Вал пәшкінші. Мін чиберскер, ашта чупадын, тере. Унзасы ищав дере ачашын илденче. Эбі мерім. Херарым васқаза сумкине үшірі. Илемлі хутпа жергені конфеткаларза манадыттаржы. Маналы конфет үлмеді сылчы. Куш херарым жине бұқыры. Шак вағытра пәчік күгіра тем бұчырда заилче, чыре хыттын-хыттын тапре. Кетмен жерден херарым мангарту туза мана пушрана жашларе. Унын алый тек пек шамыл, мамык пек шемше, ожы. Шак ұжылық самантырақ ман жеребатне жетсе сірденші. Кушран кушул бұчырдан задухре. Анне! Термепі шыппын. Хирарма тем бүлчі. Унун туды кулашын булса чалышы, выл тем каларе, анжақсыма кізе милден меріш. Выл тудыне шуры тудырба хупларе, шулдыра шулдра тумламсем юқса анжыш. Эбе она ыдаласа епадас кезе, алла да шунат сембек сарны ченде. Кетмен жерден та жете, шумри тықырлыға жұпса кече. Еп ним ұнланай мазырдар заюлдым. Тарчы, тарчы, пажылдатрым ебі. Ман пәчік чырере тем сиввен ешылдатса елчі. Алыри илемлі хутпа чергені конфет пыльчек шине дұқса юкре. Таштан тады күрелі пызық сыры еді Ман тухре. Маншине чиен бұққала елчі, ұндан пыльчик шине үкні конфеда азырғары булас, ман бадалла лабыстатса чөпірі. Едіран хыраны ман хуйға сирзе яма булышре. Эбі шаврындым да, ача шүрчі енелле чөпса кайрым. Ебензе, пыльчик павараланса бұрза кірзен, вада воспитательница, Маша ман бата чупса бычы. Ошта çухалса жүрединезе. От шахлить. Вежех вараланса пәтне. Каллех çав хурт кыпшангысембе вылярын бүлінде. Віземзір бүшне саншын тетте шук пуль Чим, шта бұлнезе? Епсана кардышне дұқса шырарым, курын марын. Шапла калашса вăл картуза хывза илчче те, хăйн пызыкта вăйлаллыпе мана пушран шылса илчче. Кайса çăвăн часрах. Кашхи бат шиетпір те шивырма вырдатпыр. Тере вăл. Мана каллех пушран шылса илсе, парынса кайма баскаре. Анча хепе унымне чупса быдым да пуша уналли айне чикрм. Вăл мана ожаллипе пушран шылса жашларе лыпланма пучларым. Кашя батшизен ебе маша пана шыраза тупрымда, пушпа унчер гуши жумне сірдіндім. Ман хышран шуры жүшле шуры, манба шуммын абат шиеген, вова, тада иге херача чупса бычыште череттічіш. Маша па кашны не хачашларе. Кавагарчын ерманын, зирманын, пәчік шахличсем, пепкесем теревіл. Унсасы чуналы пландармалла шебеші нилденче. Эбе шивырма жен тун тунзықларе. Унда анне сымақ варанчы. Вұл тілінмелі хватлывайба манчілге жіне шуза житірі. Пәдім тәнжене үлдінмелі, анне дезе кашкарас келчі. Эбе пірреміш хут ұйхевішнебе шивырза каяймазыр азапландым. Шулзем иртриш. Эбеш кулда вренме бұшларым. Матур чекежім, шунатлы журалнезі. Візіне гына вайхал шиттерчі занын, тере бірегінде мана маша апа. Хыйманран инче мар тебір няне О, Ослача, пиде осылы жинзем бұлны булас. Пірреміш класранақ пиллік паллы бағына вренеть. Эх, мін леде бұлін пызык пілу барас чеде жавына, тере Хой тұрыш гына айнде, тере шамрык зем тұрыш негіна гына рақ шавға. Пулы жуда асын ассан маша машаппа. Кунда сагыр жул врензе бедерсен, Тен лайх вренегензіне патшалық хый вейебе вренде. Темле тывешінде тере машапа. Мін адан вара ес. Візем сывылықла жазем, талантлы жінзем. Візем сіт күрігі бек. Сіт күрігі ау, мін хулыныш асфальда ватсашытса садуғад, Тере шамрық няне. Эбе шаксымақсын елцен, пуша ручка башақ каза Күп-күп туза саспа жаман бұш хыда асфальдаватат те пуле, шуғышлаза илдемебе. Ундан шинедірзақ уравнене шутлама бұшларым. Шак вұрттан калажу, ман жрене пызык улжуну верзе Хыш Хышпір жинзене кашт мұқтаза илни де нумайра ғузы бара диккен. Ман чунра темінле мұнғымылық шуралчы. Ман тебе анне ослы жінзем бұлна. Шақ сымақсем ташта чіре тебінже жырылдатса елжеште, ембек ослы бұлас тесе, та дағытлар ақтарышса вренме бұшларым. Сакырмыш класра врене жүхне, пірегінде вырыс чілгебе врендеген учитель, телей жинжен кала жөйірттерчі. Телей выл манжутпа, шинзене, хавна, Шивых çынна гына мар, пачах ют çынсене пулышны тере выл. Ун чухне бир хірзе гайзах тем çинчен де калашрăмăр. Анчах учитель сымахисем, ман чрере эмерлехех юльчш. телей барасы, телей шухышларымебе. Шивырза кайей мазыр еваланза выртнымай. Маншын мінші телей, Мен кирлі жимана теле булма, бі хамранғам. Шак вғытра коллег чіретебінче мұлық параган сымақ сем ежылдатса елжеш. Унын ашы бе амышы ослы жинзем бұлны. Ак мін житмеш. Яр ұшыныннан Анне. Атте анне. Шак шинзем житмеріш мана жалға тулли телей бама анне. Тень врачсем айыплы, вылмана шуратны чухне вилнешін. Пірреміш худ хам тылық юлнышын, камада бұлін айыплас шуғыш бұрзагеже боша Вылмана шүшендерчі. Эбе енчен не шаврынгаларым. Мана хам вырын хертне тимірвек пешертірі. Не хыдар қыдар зағварма май бұлман ши, Не Ни вушле! Янырары халхара. Чунраттем шунчы. Ағы мень выл телей. Телей выл шынна вилімрен жылзағы варасы. Ачасене хызен амышысене вилім алынчен тыбылдарса илсе тавырса барасы. Амышсене, ачисене. Эбе врач пуладып. Еп хамделее тупрым. Малашне мменнь бурныш тыршыбек шинзіне телей барып. Телей. Еп хирург пуладып. Еп шав хыружы вилі малынжен шылпа шылба шыртса тыбылдарса еліп. Еп войла. Ман тада войларах пулмалла. Войлы булма тада тұрыжарақ жарақ Вренмелле. Выжылы тудылы пулсан да врене деп. Шәтек, шынза жүресен де вірене деп, тубадурым еп хамышра. Шак шәнемет пе тулза шудалны чыре, кығырдан тухса тарасла тапре. Віренме мінле ебір еккенне, медицина институтінде віренне жінзем лайх пілешенде. Малданах ебе хуйха үкрім. Кунда пурне теплен астуза юлмаллашке. Сымахызем шуррытла латинла кунда тынбуш керлі. Тибе наука. Кунен жерен мен вуланы не астрадытса цайылмалла. Тамык ку, институт мар. Чынақта шыр жинжи тамығақ. Шин шыммизем, шин үйчеде ұшчик кисем. Вот, Эмметсем ұшта илзе шидердеш мана. Йыныш марым жебі шағында вренмегірзе. Пірреміш курсыра врені тюхне каныш марыш мана шагынбек шуғышсем. Чатса иртерес. Шыржывыри пур врачта манбек шинземех. Шак тамыкла вреню видер духна. Вот мін левыл шынна телей барасы. Вилімбе кережесі шавдері евір әжіккен шуғышларым ебі. Вірене себі кундада, хынықны елаба, пиллік паллыба гына вренме бушларым. Манума тебір евырлық келзе дохре. Кувара мана мін бурен жән пузарса, лапчытсаларда себе хыратыря. хи сыры дүберен, сиве жумырба люшкенне шәржіне, кәтмен жерден шуры шеш жешкізен білдірде үкме бұшларыш. Кежек шірбитне шуры шубырба витсе Хаяр шилзем хумгатнибе, эжензе житне шара евішсем, канышлын телерзе кайрыш. Шара дуратсем шинче, шамрык шержизем гына каштагайзах тем шинчен калашрыш. Шемже юр візене кейлішші булас. Шуна жізіне сарза, шене юрышне чымза да хаваслан хавасланчыш. Сиведе шемже юр видер, сывлышта тузанран тазальчы. Вăл кăкăра ыррăн кăтăкларе. Шинзем çанталык пакилленсе урамба васкамазыр удаше. Эпе вара тагам хыжалдан хаваланы евер общежитиенелле чупатып. Ман çире шүхе кепепе çулла тăхăнмалли пинжак кына. Пужаним те ебе, эпе. Çуллахи пинжакпа шелек килешүзер. жүзір. Урара да сандали кына Шимже юр сандали жыдыкізен керзе ирілме бұшларе, урана шынтре. Кетмен жерден шандалық ассын, вырахын зывла заячеде, шара евіштір изем пилік тарана хавынма бұшларыш. Хаваслы жер жізем таштагай за жүғалдыш. Түбене каш сыне жапре. Эбе, абатшимеш судаган магазинум нешітсе чарын задыдым. Кышт аяққарақ пырынза, Кескері ұқшана жұтлаза бұқырым. Пір тенге ұтла. Вишкпын бұрынма да жидет. Эбі шақырилдімде магазин рандухрым. ұқырым. Эй, епле шилхыван выл, шилдыман айынже шарамазақ чупса жүрет, өмір чирлемеп кетші, Үлттірім хыжалдан херарым сасыне. Эбе малалла васкарым. Кун бегех вишкінленмезенде юрат пуль азырхаттарчы тебір карчык. Гена, тоқтаға! Илтрімші вғарақ паллана саса. Пағадып, умра, маша патара барать. Уналынже йывыр сумка. ба гурман, ав мен үсі гайнезе. алуна, сана медицина институт неврен мекені ятпа саламлам. Мінжім біртте бұрза күрмастын. Ебір санчинжен час-чаза ғаза елетпір. Калашре машапа. Вұғыт шук машапа. Ну, мүлі бұрынадыр. Еп ача шүрдінжі хам білеген жінзем жінжен етса білдім. Хама врентні бе, нянезене салам галарым. Чим, гена, чирлі Чим, Тем пит начарланса кайны. Хыбынза үкремана пақса шедіндер нехерарым. Ман чун каллех пужа ун аллы айне чигес келчі. Шак херарым пучран шылсан, ача чухне хибек пурны шриммен бур ебірлі хиртсе гаясын дуинчі. Щук! чирлемес деп, терімеп кулса. Маша паман шине сынавлын бақса илчі де. Ну, хубы мазан, ұшта бұрынны не гала. Вағыт тупса кірзі туғып, теревіл. Ебунса сынче бұл тем жән не Хам адреса білдердім де, ебірсі бұллашымыр. Общежитие житсен, мана тем силлеме бұшлары. Эбі үде алба де вулама бұшларым. Пу жиратныне де дұйрым. Вулама чарынза чей шем шемжеші күрба абатландым, вара лех чергензе выртырым. Кашхине пирін бүліме вишіміш курсыра веренеген иге ача кечіш. візіне вырын барза масындым. Хамахам сывын сывындыт каламадырышым. Эзі вырт, ебір санба калашма келдемір, пілдерде хура үшілік атчы. Паллаш санда юрать пуле дезе, бұл алыне ман тăсрре. Паллашрымыр. Эбір сана вырах чармандар затымы бұрға. Пулышас тезе шутлатпыр. Санында бурныш манынны ебірлех пулас. Агымменнь юлдаш. Эбі ачасадынче урам жылса юрғырзада сатсадырадып. Мана унжын уйықра щит мүлденге барашы. Кымылы болсан санавалли дейш тубынать. Хавасланза кележе деп, терімебі савыны бұдараймазыр. Инжеи? Инже мар, паянунда нигам да жүгінде. Иран лекцизем ғышын тюрех бір Штадел бұлыбыр, ыйтрмебе. Икеміш хутра. Деканат пүлімен алыгеумінче. Лекцирен хожымаларақ туғать, шавында кітседірі бір. Тереде качча візем васкавлын тұқса кайрыш. Шын, шынба бұрынать. Ял шинче шержі де вышса білмеш дезе каламан еккен. Эбі ыранхи гуна чылай мазыр кетірім. Тебір күнне ебір калашса дадылны бегехтел болдымыр. Эже да евырақ бұлмаре. Ман ұшчик лыпланчы. Халінде ман эмет калек шунат сарчы. Эбі тада ақтырыш савренме үшлеметев дұрым. Кашхине общежитие шекленнегі мылба даврындым. Пір ойық ішлезен, мүлденге өкшаба әбі шие дұғынма мінде бүлін үлмеде үмітленме бұшларым. Каллег чей віретірімде шығыр қасса сідел құшыне кашхи абадалардым. Шан жүрім сіксе чыттырері. Верелендерзе бірақры. Анчақ қал кумана харатмаря манын укшашлесе илме шаныш пур. Стипенди де шинзембеге Пүліме хамба бірле бурнаган Саша кече. Тутлы булдыр, тері бұл ұжымсырын. Хай столовын булас. Тюрех кровачине дысылза тем шығыргаларе. Немех темар, Хелле хисесі ғышынес пызық илме бұшладын. Паллах шагынбек лайх врензен. Ман стипендин хюриде көрінмаш. Кунда ме шагынбек йыбыр булат тезе шутламан эбе. Врензе булат чигунда. Кино земдырық чупса жүрезен перзе адым эбе. Ара, епчерешін бет, кинода курас келет, күренже сашы. Стена енне шаврын забыртре. Тебірі темеже минутран выл тигесінде тарыннан сывланы илденче. Эбе вуламалардым. Шак вғытра алыға хыттын жакарыш. Пюлеме Маша паба ача жүржін директоре Николай Васильевич керзеді жеш. Вӹсене курзан эбі шухалзақ кайрым. Үрігаш пулдыр, ачам, тере шавлын Маша аппа. Ак, шыразату прамырда шухалны жынна. Ара, ес хукилне де шке, Геннадий. Лайх Маргунбек, тере директор. Эбе хам айыпшын бұдандым, васказах вазене вырын бадым. Маша па пызык сумкине сел артре, хай пуган жене бұрнашре. Паян кунебе ура жинже, пирін ажазем грип па жерлемі бұшларыш. Калек грип чире сарыл жау, калашре был. Ну, Геннадий, пұрныш уеплерех, еплерех, директор. Халлеге чаплах марха, Ну, малаш, не чиберех пулаят Николай Васильевич. Еп э, ачасатне урам шылмай жевырнашрым. Стипендий дейле деп пілдердемебе. Юрать, пейдилайх. Эшлезе тупны шығыр тутлывыл. Вайгур заильне дипломын да усыну майрах. Тере Николай Васильевич. Хеберде деп санжын. Шиннес скерха. пурнышра хувырынна тубадынах, теревыл манжине хергендіклен бақса. Эбір санбатна Геннадий ажа шүртінче коллектив яжібе келді мұрға, тері директор малалла. Эбі візем мін жән келініне тавшырза елдімде, ман үтпү верилензі ғайры. Эбір сана веренмекіне атпа пәчік парне барас тезе жұтларымыр. Пальто елдімір, тада ошы пушмак, тері директор. Мана нимде кирлі мар, терімебі вданса. Маша пауразине сикседі жеде сумки батне жұпса бөте. Калаш сандыр хайыз, ажам, тимих, ес пирін ютшин мар бет, хамыр ажа. Ютшин бар не мар? Хамырын. Вол шапла май сумкинчен керлі жүрлі тұғын малли пальто кылар жеде, ына шавыргалы сабық каларе. Ағы, тесі де сана келішмелле. да дамар. Кел, тұғын забыққа. Тереде манаты тарчы манын алы шекленмері. Маша тілінзе бұқры. Менес, ачам, қаплан ғытланғы, тере бұл шуғалза қайзақ. сирен мар, Геннадий. ұқша бада илмен. Фон тұран, тере директор. сасынче күрен не балыржы. Таван келінжен илзе келіні ябалана кам тіртсе ярать. Гена, тере машапа. Эбе пальтона тығын заядым. Ятна жилет не беге, Аван, шавдири ядуллыларать, хебірдері машапа. Николай Васильевич таманчине савын забыхре. Ну, Геннадий, ытла ышиех марда, тығынза жүре. парнене сана патшалық барать. Анбыдан, езі патшалығы білі. Выл сана бұқса үстерчі. Халяв, вренцегіларза шинді вас шындырыжать нда имензеді маллы жук, теревіл ширіппін. Ну, ачам, сывлық падығын зашетмелі бұлдыр, тере Маша аппа. Ырлық сывлық паврензе бідермелі бұлдыр, Геннадий. Хумна лартны тіллеврен мінлі евір бұлзанда, пырынза ангай. Тезе алыды тірі Николай Васильч. Взем шапла манбасы Эбі ним галама аптыразадыдым. Ундан чіререн давдурым. чун шем желче. Эбе шактын жере пір бітчен маррине ұнланза елдім. Вара хам әмет патне кашны кун, удым ғышын удым дуза талбындым. Талбындым. Утса да житрім. Шак самантра хам гурза тюсы иртернизем пәтембек теттем, сыры чаршап ғышне тарза үлдеш. Манумра галь, йылдырхивелле ырыгунзем, умра телей. Епшак дегімне, тагамранда ытлара хынланадып. Тагамранда ытлара хаклаза упрама булдарадып. Вот шаба. Выл піраллыбе вудхып хыптарать пулзан, те біраллыбе сиві живне де Эпе халь пуш хирде адашса жүрене, ош хыпны шин черешіл гужу Манын кетмен жерден умма анна телейшіне бұқса пуш Ага, аякрада да мар, хутку бұсса сильдензе гайре. Выл тем жинжен каларе, тагама ченже. Ундан ахылдатса кулза яде Ман пуштырринчех шылдыр үйкірі. Ял канле ыйхы дамын жетелірет. Телейбет улны чірешеш ыйха парнашын булмаре. Эпе хулен күлі ұтырым. утрым. Вăл уйых çутинче хура текер майлын курынать. Ун херрепе үзеген шуры кындырла кындырлахинчен де шурырах пек курынаше. Візем чөрі. Чере! Тень кунда уйыхлы кашсенче юраду турриши вагірзе жүгенет. Эбі емрайне бұрзалардым. Тығырлықра васкамаз рудаган ураза силдензе гайры. Шаккаш тада тепір шеврмаш. шевырмаш. Тень выл халь савны бадн жен даврынать, шухышла заилдім. Эбі вғыдыртнене де сисмерім. Авданзем сине-синей авыца ярзандин хамбурнаган пюртене ледер заутрым. ялдан ништа да каяс шук. Больницына пызыклатмалла. Халық нумай бурынат кудаврара. Ялшын района кайса жүремелле булдыр. Район аякра. Кунберги сывлық министерствинче калашса пыхас. Ман юнышма юрамаш. Пір шынна чырыс мар пулышу парсан, ыттизем әненме бірағашы. Шуғышлар мебі больница жіне пақсадыны май. Ундан пюрдегерзе шуды жұтмазырақ салдын завыртырым. Эдемін хуйғы гына мар, савыныш бадағы ыйхиве жедеккен, Эбе тюбене шурымбуш карзан дин шивырзы кайрым. Тебір күнне әбір ғаліба күлі Кунзем хывырдирдіріш, Эшлес кымыл үсне жемін Эбе Эбі шерін гунен чирлі жінзем умын жедыма хадір. Шав вхытра вғытра хама хамачундан савнине де, Эбі унын пирвайхи юрадыве пулнине де, пөдембех ынланса илдем. Каш! Тулы петлі хербек тулза житне уйық, шылдырзембе эрешленне кывак тюбене шуза тухрде лып кышыржине бақса кулза Эбе Эбі пажырдан бағынде күлі хирынче галіна кітселарадып. Эшіну май булас, вұл шаплах хирден тавранай Мотоцикл керлене саса илдензе гайсан, манчере хытын хытын тапмавушларе. Кужа те кушуле, Те савынышты три гарзаилчче. Эбе галезен пюрджеенелле ыткындым. Мана хиреш гале тухре. Туды кулать, кушинче вери юраду кываре. бада чупса быче. Эбе алысыне сардым да, тебір самантранах хам телеймменнь ожыдам негерзе үкірім. Эбир иксімір пөрр мілге хварса, садалла утрымыр. Галя шамрак хурын теленчи пуган жіне бұрзалар Эбе уным нечер күшленсе, пужа арге жіне худым. Міндері канышлы бульчамана шаплаларма. Эбі халичен нига мумынче де күнбек чергушленсе курман. Элекрех е херу булзан, кунжын вилеспек ваданны булытым. Анжах, эдем чын-чын юраду мменнче, Пурин шинченде мана дикен. Галя мере. Алды бежеш мана шүшрен шубырласа жашларе. Эбі де чӹнмерім. Мін жінесха, пұрбіре халі, хамын чірері туйыма нем юлми ұшсагдартмасымақ тубынаймашчы. Тада, она пӹдембе хушсагдартма сымақсым де вăйзырыр. Шак вғытра, кәтмен жерден Надина аза илдем. Вăлманран унченех аякрадыныскер халя пить аякра. Чăтре видер аран-аран палырмалла курренче. Эбюн шинчен галіна тепе йеребех, пір мазыр каласа барас тесе те. клеремде. вишне килнне ссымахсем ташта сабыланса шухалчыш. Выл сывлым бек тазаскер, аякалла телейлінде мнашлан бұғадь. Ман күшсене күшшүлі хупласа Те иртни шинжен аса илни күшта хурландарчы. Те ик кішіде бір лер башса гайрыш. Ман күшран хам үссе жидінне ғышын, пірреміш худ юқсанчыш. Коридорда херлі гуашпе жирны пілдеру жағын задыратчы. Концерт. Кашхине эбеде юлдашсембе бірле унда васкарым. Залра халық тулы ех, Эбір хыжалды реде вырнашрымырда чаржа вожыласа кетірімір. Малданах вишіміш курсыра вренеген херзем дашларыш. Ундан темеже юры юрларыш. Паллах пулдарны даран тұрыш решінде. Анжақ мана вежімзір анас бұсыры. Концердан икіміш пайынже, сцена жіне сара кебе дығынны хер де имжер кескер, Сара кытра çучĕ çуремех ишнелле сабаланнă, куç харжи хуратна, хуратнă, çара хулесем таза. Агăвăл каныш сырын хускалса илчче, курагансем хушинче кучепе такама жыраря, Ундан çырла пек херлле ышшын йылгульчче мантра музыка яныраса кайрре. Шак имжер келет керен Чуна шеклендермелле вайлы да, за зашаранза духны мана тілендерзех яджы. Зал хавасын хускан илчі. Хер малдан лыпкан юрларе. Ундан выл юрыге ви майын сымағызене бе марым. Илемлен хускалза илни, кузебе тагамашы раза шишім шиштерни, аллызене тагам батне талбын затысны, ундан чри батне дытны, Шақсем мана сыма кезене ынланмазырақ, юры юраду жинжен бұлныне туйма бұлышыш. Хер юрлаза бідерчі де, сен ғыш негірзі Залра хыттын алы жүпсі Хер каллех сені жіне дұхры. Халі ұнсыне малдан хинжен де жүдырақ пек. Бұл мана темілі үссе қайнын дойынчы. Каллех музыка яныразы ғайры. Хер аллизене хире-хиреш тытря, пушне кыштах сылдым хулбуши ишине дайса, малдан хинчен де юрласа юрласаячы. Думбала, думбала, думбала лайка, думбала лайка, думбала. Эбе хер жинчен кужа мерем. Унын кашны хусканове ман чирене бурза сарденче. Сасы вара, юнах сырхынза кече демелле. шаплах юрларе, Эбе мезрех урашине сиксадан иккен. Шакна зем мана пинжакран дуртнинжен жеш туйса елдім. Эбе шумри студент енелле шаврындым да хылхинжен пыжылдатма бушларым. Камгу? Филармонирен келнес Филармонирен. Эй, эсте шав. Пірреміш курсри студент кавал, Хамырын. Сүріккенірек тавырчы качы. Манчуна Ошы шапре. Эбе тадах, теп чеме бұшларым. Ошта, жетере бурунади, шаплах пыжылдатырым эбе. Шавығытрақ, херен пір хусканов неде курмазыр юлас мардезе, күжа сені жинжен самантлыға да вежертмерім. Мінезі, Гена, пурнышран забурадын ишке Надюшевыл! Она берін институтра пәлмен ача шук. талант, хыбын зақтавырдым Ман жумралараган қатшы жегілден ебір кулса илчче. Ына да білесші, ну мае же унталанчен херебебе ожынса да көрні. Эп, ман күш чарылса кайры. Чундра тем врезе хабарчы де, эпі качча қыдақ шапсаядым булас. Бұл умри пуган айне шымға бек иванса кайры. Тебір темеше замантран мана дружиниксем бұрзаты тірште, вайбақ хайзен бейлзе Эбе алыкран духны чухне, сцена жіне бұқса Хер юрлама чарынны ченде. Телейлен кулаганскер кураганзіне пуш таячы. Залра пажыр хинченде вайлы шавшав хускальчы. Шығырны, бис, бравы керлері. Манында халық патне, шавсары жүшлі хер патне чундуртре. Эбир коридорда чарын чарынзадыдымыр. Кемейрік парзамырдарғашын, шәв хер юрлаза бідері ну, паянлыға, ұран әппідім бек сирен. Унчухне хут мен давырман ба, йылынды мебе. Дружиниксем мана итлешінде болмарыш. Варайбе пір херлерек шүшлиенне шаврындым да, тываным, юратса курны езі, дезі итрім. Качы юшшен кулза илчеде, курны, Анжақ юратны ятпа нигамада шапса үгермен, тері сиввін. Адя калаш сандыр, ут, Қыдырзады крыжавындақ тепри. Каларым бітха, пымасты паян, ыран пәдембех сирен. Лыпкын тавырдым ебі. Ну, калаш садыр, херне плет пребір, выл санран да юлать, пиреде шидеть, тере пір тасланги, вишіміш курс студенче. Эбена урағурза шапса үгердім. ғытра манума херлі шүшлі құр бек кажыртса бұрзады жеде. Манада жабадыны? Тері чырзырын. Шабады бара? Терме күн. Ундан самантырақ волда пусмадырық чегелен анза қайры. Эбі зала хам бұрын кірзілардым. Анжақ сені жінже, Надя шүкченде. Чаржав хубынче. Бара эбі хывырттарза, Надя унда да жүкчі. Шавға шірібек шевраймарым. Кужау хупсан да, ұшсан да, манхылғара Надя сасы янразадыжы. Телінмелі, унын зінне аякран темінлі чытре жеш күрдім. Сасы вара чундах яныраре. Тебір күнебі час-час пірреміш курс аудиториумне бұра-бұрадыдым. Алық ұжылмасырен Надя туғаса кетірім анчах кураймарым. Лекцизем бітсен тел булдым, тел булдымах. Выл шинже коридор коридорба шымылын ұтса бұрад. Хыне хиріш пулаган кашны кашнынех ұшын гулса саламлад. Ман теле ешітре. Небе тілінзе гайрым. Выл піррете кашхине сені шинче курныбек хитре мар еккен. Үтті бегех Тень візенжен шуғышсыр кулыбе, көжесіне ұтларақ вылятны бежеш ұйрыл задырат пуле. Анчах талант, сасы. Хирача, эзер ытла васкадыршке, ебеде васкадып. Адыр пірле васкар, перзиядым немін калама аптыраны енне. Херкул заилче. А, еп ништа да васкамастып. Еп те васкамастып. Хактада, кымылзем пірбеге хиккен берін, терімде унбаймна жарутма бұшларым. Тілінмелі зір сымақ де шыппын. Үттізембегех қытавырдым еп. Вылман жіне чарыр бақса елчі, көжібе тұруғақ илердюлін күлма чарынчы. Шук, ытты качызенчен пәдімбе құрықла езір. Анжақ мінбе ұйрым мене ынланза деп. Езір пиде хитре, Тада мынгымыллы да булас, калашревыл шухышлын. Хитри лай хавыл, анчах талант тени пурне дешіндерет. Тересрех халазан, эдеме ытизенчен уйырза дырать, термебе. Кутень тересте буле, тейлейлі візем, талантлы жінзем. наде Надя кышт салхуллын. Эзірде телейлі, пызык телейлі бұл мажуралны. Эбе каласа пітереймерім, Надя хыттын кулсаячы. Кашны эдем тінжене телейлі бұлма жұралать. Анжақ телей дени ебылка бұлас шау. Тюрех ты тармаш. Тытма білес пулать, татса худым эбі. Пулы марвыл, алла лекмеш, парын марехер. Эбі сымақ шалалла кірзігайма бұшланы несісе, калажыва урық енелі забыдым. Ағы бір кинотеатр не житрімір. Наде тұруға хутмачарынчы, зем хаваслан шишсе илчіш. Хай ошын гулать. Адер киногырзе гуратпыр, теревіл кетмен жерден. Теріс себе әбі пір шағындан гына ғыранычы. Мінжіндезен мангас ере жепу бұл сұқшазыр бүшіне немде жүкчі. Лайық картина хмар бөлігу, ячеде темле пушы елденет, турткаланды мебі. Надя шивичлензе кайры. Пуш сымақ дедірі? И, Катя, езір сымақ сен білдерішне бит лайғынлан адыршке? Калыр, тен сирин манба бірлеге мегім жүк. Унбек пулзан, әбі хистемес деп, вăл çмыллын касса патне пычче. ал аллинчен тытса жардым. Надя, эпе серренбе таш та кайма да хатер, анчах хывыр біледір. Стипендия ури кешке ха? Пит каяшын мар, теремеп укша жүккене сестерес шутпа. Наде манжине ел гулза бақса елчі. Эзір шавын ба Ну, ку темех мар. Унду дешінже калех ожы гулы шешме бұшлары. Выл пөчікші сумкинжен ширін білік тенгелік кылар жеде, кассирден еледісірі. Ундан буфеда кедемір. Надя ике келенже пылакшив, терлерен конфет, бутерброд семілзі тулдарчы. Надюша, кажарырда пите хитре мар болза духре. Сирен мар, манын чы сире, теремеп аван марланса. Пур пірле, шук шурмалла, тере Надя васказа чымланымай. Шак вағытра, мүш худ шыңғырау янразы гайреде, эбир зала кедемір. Кәже хлампызем хулен сүнчіш. Кино бұшланчы. Надя ман еннерек шаврынсаларчы. Манын да шапла думалла бұлчы. Выл сумкинчен пір рывыч конфеткаларза ман алы жене хучы. Эбі онын алыне хулен чымырдарымда, да, унын бүрнезем шатырдатса илчіш. Пөчікте теленмелле ырған еккен онын тем жын манавыл хурурибек туынза ғайры мар мартуйым журальчы. Анчах çак вăхытра ман хăлхара калех унăн сасы янраза кайрре те, çав туйыма самантрах сирсе ячче. Эбир экран çине мар, ытларах пәрр-пәррне Эбе Надя хама юратса брахны бирге пәррредей кіленмерім. Кино үшін пірлех общежитие даврындымыр. Пүлім алығы батне жетсен, ебір алыдытсасы хам хам каяс тезе перудым чакны чеденде, анжақна де шаплах кеме васкамариға. Ун күшінче темілі хелхем жунатчы. Хаймана егілдені майлырақ кулгаларе. Тебір күнне мана игі дружинига шапныжын комсомолецін бұғывінже хыдах хертріш. Выговор да барзақ Эбе пугуран ебе чахпек тухрымда уже канды күмне бұрзадыдым. Агыман хышрах шымылын бұса келеген ураза силдензе кайры. Шаврынза бұхрымда Надяна азырғарым. Выл мақы юлын бұрзадычы. Паян выл деслі сенгер бұршын кебебе. Шуры туфлебе. Сары катризем хулбушизем даранах кыбышкалан задырашы. Ана курзан ман кыгырды тывыл кыштахлы планжы. Киле даврынат пірі? Сюк, манын репетиция гаймалла, хуравларе Надя. Надюша, манын да бұрас келет, езі юрланыне кымылдулы ченитлесе савынас тедіп, терімебе. Апла Надя, кайрымыр. Надя мана алыранды түрде, ебір икіміш хутри за зала кедемір. Унда темиже хер Надина кедетчіш. Вадам жылзенче херарым пианино мне ларза кевезем суйлама бушларе. Надя темиже юрыда юрларе. Эбе унса себе юзерлзех кайрым демелле. Пірре болмана шіржінжен темілі романтика тенжіне гайзабырахры. Тепре юраду үссе жимішленеген сада илзегеже. Вағыт-вағыт ман сывлышта бөлінзе келчі. Шапла хумханзаларса, эбі репетиция пәтнене дезесмен. Херзем тухса гайриш. Пианино калаган херарымда алыға хуллен хупсағы барчы. Эбір залра надьба иксіміре хилдымыр. Тузым, әзі ывындында бөлі. Шабақта маншын леш балалайка деген нине шәнерен юрлаза параймын жи пузырын пузырынчыклын. Санжын дезен эбе бе юрламахадер. Тереде Надя, ундан сені жүмінде шагын задыраган балалайкына илсе, ману мабыр задачы. Энер манжын хурурибек туйынны зем, хелексене бұрза сәрденчеш. Думбала, думбала, думбала лайка, думбала, думбала, думбала, думбала лайка, юрлары Надя. Эбі оның кашны хусканы вне санарым. Ун сасынжи кашны нотта хайне ебір шулғыбса, чуна кайса девре. Сяк вағытра манжын Надя тәнжері чи таза, чи шебеш хербек Сисмезрех вырындан дырза унын алыне чуптурым. Шаплаларны май вағыт чылая гайны ченде. Эбір киле хуллен даврындымырда, Надя бөлімеділіне эбі каллех чарын задыдым. Керзегур мінлі бұрынныне, хистевлін чын наде. Унса синчи күреневе ушына келтірім. Хавасланзах, Надюша, анжақ херзене канцерлесрені мене деп, терім ебі. Энерде паянда пӱлеммре бітченех. Пір хере практикына гайре, тепри больницара Надя пүлім алық не ұшреде, эбір тәттім жүрегірзеді дымыр. Вăлман çумах сәртеннче. Аллине ман еннелле тăсре. Агăвăл аллисене ман хулбущисем çине хучă, чĕрнепе çĕндăрса тудыве ман туда патнелле çивхарччĕ. Эпе на кăкăр çумне чăмыртаса хәрри ӱллен чуптăма пучларым. Шапла вăрах тăдăмăр булас. Салдын. Мӹнь кӹдеден, тере Надя. Эпе хыпалансах салдынма пучларым. Надя шиінчі кебіне хывза илчче те Ирхине эбир институтта пірле айрымыр. Кындыра бачы шимеде юна Эбі юлдарсыне хам авланны жинжен білдердімде, візем мана шавлын саламларыш. Надипа пір пүлімре бұранаган хер больницаран духичен ебір унбадінжек бұрындымыр. Кайран эбі хам пүліме даврындым. Надипа кындырла институт ражестел булгаларымыр нимшинчен те калашмарым бир. Вăл ялан хипекех эбе лекцирен жре манвали абат илетчче те хăй мана кытцелăратчче. Пірре те кечем марччăхый, Элек химайлах кашни курагана барнелетче, кулы барнелетчче, мана çакы пăжырхандарма пучларе. ун унпатне кайрым. Надя текер умменнче çүçне кытралат садратчче. Эпе керсен вăл ача пек захладным, ыйтрым хуллен. Шав дери, тавыр мен Эппинмен пэр пәр пүлімре бұрынас пергир шарламастын, чәррегеме дадым ебі. Ара, ашта бірін жэн пұжы пюлім. Адя, пуштар ябалу үзіне, аджазым мана пүліме пэтчэне хывар Надя, Наде алынжи бігудіне хы баланзах ябалазыне пуштарма Адя, Эбе вăл ывытсаваны мменнь бур хам бюлме йтррм. Шапла пучланса кайрĕ бирен çемйелле Юлашки курсра вренне май гос экзамена хатерлленсе, хăшпăр чухне манын çрепех ккеннекесем белларма дивечче. Наде чейшне хыщн кымылле вырца ганатчче те, щуушне кытраладатчче, ундан питне тими жетеррлле крем сӹрсе, каллех вырма вырдатчче. Ирхине вылтырит абат хадерлесе сетел аттым. Вара тень ына вырадаттым. Пурныш кунбек кына тызылны темех марчыға. Чазах терлерен вактивек ябала, куба бегүсех те, пирен хужара майэбенех сырт ларчче. Манын стипендий пӹччен те аран уйхран уйха шидегенскер, халенде шур уйха та житме пульчче. Кивжене де кергелерімір. Укшана перегетлестезе, эбе чейбе жине көшірім. Наде бара кескенже конфет пылмазан не пледе бұрынма Келінжені на кашны ойықрақ укша ярзадырашы. Анжақ выл вижі гунданах, наде бүрнезем ведер юқса Пір шула кайык тиреде чытны денебек, эбе мінледе де бұлзан чытмадырышым. Піррегінже әбі надеба шырынас бірге сыма хускатнычы. Вұл ялдақ секре, күші чарылчы. Гені, ес терістік аладын бөліде, анчах шырынны әмір бірле бұрынма, пірбелен жүмне мар марватха. Лайық, кымыллы бұрынзан, шырынмазан да хұрушы жоқ. Капла мар. Вұрттын, вғыт иртермелле бұрынны бекшеш тойынат. Парынашын бұлмарым ебі. Пурнаш кадардиха, кирлях пулзан ширина бар, тере бұл Эбе теге хистемерім. Терес себе қалазан, хамда щирынашынах шунмастымчы. Укша пітсе шитрі. Энде эрнене яхын күнне пірре бежеш бұрынадым. Пуш темінле тітрелі Вежім Вежімзір шиескілні веренме ганзірлеть. Хамшак вғытра Надя жіне хергензе бұға-бұға еледі. Эбі шабақта аржинға, тюзіп. Мендері евір болена, скерне, Шуғышладып та манчыре тада ұтлара ғыратса ғайд. Пүліміре ожа. Надя вырын жіне лебішпек сарылза үксе, канлен жевырад. Вғыт нумая ғайнынде, Каштақ ширгалас тезе ручкы Унда пір тумлам чернил юлман. Сетел чернил сава те пуш-пушах. Вара Надя ручкине илестесе сумкине ушрым. Теленнебе куш алчаразах кайре. Унда иге булка, шургилу батне колбасы, кедр мыйре, хаклы иши конфетсем. Эбе ручкине илмезірех сумкине кайалла шақса худым. Шуғыжа арым. Эбена шывардыне кыларзаба махадер. Выл. Ашы үкша ярзабаны булас. Манын веренес кымыл шавындақ сүнзеларчы. Выжы хырымбах выртса шивырдым. Тебір күнне институтран ирдерек тухрым. Наде лекцире бөліде, канзірлес мардезе общежитие пәтченех таврындым. Пүліме кірзен тілінзех қайрым, Вăл кунда хиккен? Херлле кебе, кепе, херлле туфли тăхăннă та текерумменнче çаврнкала сыдрать. Эзі баян вежес кайык майлах? Пиди келешет сана кутес терімебі. Надя хаваслан кулсаячы. Курха, туфли емінле, юлашки моды бәшілене. Теревал урижене ыдараймазыр бұқса. Чында, пиде чаплы. Хожан илне варайызына, кишук чишке занын, лыпканы итрмебе. О, паяна наш разаге мен магазин бармарым, пілдерді Надя хырақ туфліне ғывза алынже Укщине Укшине, ұштан прандада. Надя тыругах сүрекленче. Энер, атте милден кер забачы, тере иріксіррін. Шимелли пуримінде бұлін, итрым юриех. Щук, сирем бұз шеш үлжі. Тавыржы наде сиввен. Шак сазы манчуна пырбек шынцалар Апла әзі баян институтра бұлман? Щук. Халі мамайлан майланадында да? Концерда. Шаплагаланымай, выл тегер өмінде хүшкалан Манжине Ман жіне пахмары дедемелі. Манышра тарғу капланса келді, ним калама аптраза пүлінзе лардым. Менесі шине тұрзақ дада, ұйтры Надя пырбек сазыба. Кумана верилендерзе ячы. Ара, эбе убышку сан? Убышку? Ашта жирна вара, эбе санын арыму дезе. Авымен шын шырынашын бұлмарын екен. Терімдебі пушмага ғывза урана баттарей батне дытрым. Тулда самаях сивечче вылгун. Шавын бада ура ним дуйми бұл иченех шынжы. Эбе урах мерім. Надя да калажашын булмаре, алынжи ылтан зегеже жине бақса илзе, хываланзах тумланма бұшлары. Эзі шак туфлибегін ағаймасын бөліде, тулда пидесиве термебе. Надя капрон чылхапа, херлі туфлі бежеш кайма майланныне курса. Вăл алык патне чупсабычы те самантлыха чарынса, таксипе ядып. Андун зыхла, кәжех табранадып, тері. Ына алыкран бұқса ұзаттырым да, вырын женеларза шуғыжа бұтырым. Ышчик тулла шрыхамын, тем бір шуғышларым, де тебе ері бұлмаре. Кевеші шундар маре мангагыра, күрен үжеш тулла залыскаре. Тебір күнне института кайрым, әш шырарым. Кашчен шүрені хыщын васкавлы пулу жустан үшлеме вұрнашырым. Мана кашпа тывады зекетірен бұшлаза шырле вун бір чен үшлемелі ергі илдеш. Ара кындырла института жүремелішке хаман. Эште чунда вәрере институтран тюрех васкавлы бұлыжу станцине гаядып та, кашхене ывынза жетнескер общежитие даврынадып. Надя сайрах утра жешкі цейлетші мана. Е театрда был, е концертра. Через себе унын пурныжы, манжын пөдембек тәттем бүлчі. сем хергензе бұхнын выл лайық мар вөе выллянине туйса илеттем. Хеллеге сесі бұшланчы. Экзамен зіне тытрым. Наде вара. Ун жын манын чилаях пажырхан мадивре. Выл пір экзамена да ергелле тыдаймаре. Юлаш кинчен хыйне институт рандағылар заядеш. Выл салхулланчы. Піррехінче эбе шрен даврны жух питне миндербе хуплазах эсеклетчі. Манчун шемшелзе гайры. Кунбеге хан хушыл хаэсе. Халі дин мінжін емелле. Хыва ғайыплы. Алуна кенеге дытса гурмарында. Штан экзаменді да стедін. Медицина институте был вренмезір. Хыш бір вунжар хут каламазыр. Хой кылармаш. Эдем бурны жежен кережеген зем булмаллашке хабирэнь. Санын маншутпа. Театр. Ну, консерватория не лет авалан забахмалла. Таланду бур, ына саяяма юрамаш теремебі. Наде пірчін мезритлезіларчы. Пәчік ажазем пір-бір ингек пулзан, аслизем жіне бұхныбек, мана ажаш күшсем беліп каре. Унда да еппе бузал тарашы бұлі жау. Ман вірензеларма немінлі Ништа жүк. Ништагай зандай штухме манран. Тере күшүлне иге аллыбе жылса. Вғытлыға чавазақ пуладинде, уншын кайран жымыл пулать. Калех ун хутне кірзе калашрамебе. Надинанде ебатны керлехте те марчы. Выл пәдімбе хлыпланчы де манчыр жешіне ларса майраны даларе. Эбір вырах чен шаплалардымыр. Надя мен жұтланыне пілместеп, анжақ ман шуғырсем пылагах пулмарыш. Пурныш унчен еллех шуре. Эбе çаплах үшлерім, врендем, Наде да вибех ташларе. Пурнны юлдаш сен манран ютшынмах пучларыш. Надяна вара сывылық та пульчш. Кумана пушшех пăжархандарчы. Пәркашкине шапла эшрен ыты чүхнегінчен маларах таврындым. Надя килде укче Эбі чурече умне бұрзададым. Уйық тулза шейтне, кәжі еп тирмелле шуды. Юрбірдізем сенгердерек уйық шудынче хаклы чулбе келдірдадашы. Унченде маре хамыр общежитие хиреш сарай жүмінжен хура мілге азырғарым. Малдан булмана хулын юба бек туынче. Анжа хагискер кушумынче пайланчы де, игі жингілетке Шақса Шаксамантра чыре темжін хесінсе ұратса Шинзем пірбірінчен уйрылжеште, кәшех уйық шуды зіне сары керек тұғынны херарым жұпса дұхры. Ундан сарлыға құл бұшелі пызык келет келлі аржинна апшы улза, общежитиенне ле Эбі Надина палласа илдім. Унба ним ала жас келмері манын. Хывырт салдан выртрым да, кужа хупса шивырныбек тарынның Надя пюлеме хулленгерзе, шыппын салданчы ундан ман уравішне бұрза выртре. Ирхине эбе института жух, вұл шивырза үлчі. Иртне күнзенже юраду дезе ежінні тойым, манағал хурландармаллах хурландаржы. Выл шелзерскер манбада ингек пек шивғаржы. Черем щук, щук куебекетне юраду мар дезен, Мана хыйн таланчы бейлерце улдаларе. Эбе шребех күш хупмарым. Хам шума сөррденне наде уризем үйтпевеш үшендерзе шындашы. Эбе візенчен пырынса кровать херринже хвырдадып. Иргене ана курас мардезе вырыекк шыппын института дұқса шывынадып. Таврынас келмеш маншав телей гүмен бүліме. Эшрежеш хама иріклін дуядып. Күнзе мирдеші, візем, шулдалығын азамлывай не бұғынса, пір саманта канза гурманскерзем, шав васкаще. Едем хуйхи, эдем азабе нимде мар жын. Пір кашхине тимес сиссе шав әсіклері. Мана чирлішін батне жынжыш. Кайлла таврыны чухне минутлы хадезе, килегірзе чейшсе духмашутларымда, Вишемыш худа чупсағы бардым. Кесерен пюлі мүшіне галарза хулень сасчу мазыр алыға ушрым. Керзень, халха заларжы. Унда ширза ғыдартмалайық марсыма келтірім. Чәттіреген алым зімбе шуды шутса да, Крават шинче, чималдан монгол зеннибек сарлага витле, хезе кушлы патварар жин загайре. Пызы кудымсембе кровать патне да удиала туртсандардым. Вара кенебеге васкавлым тухса гайрым. Пүлім алық не ұрық келзегімелі мар хыттан құпсақ бардым. сен мана хайзен бүлімне ежін жүш. Еш бірле лыпқырақ туйма бұшларым. Надеба пачақ тіл бұл марымыр тезенде юрать. Коридорда онзыртран гурзан, вăл пүшне ұса манран пырынма васкатшы. Эбе азыр хаман бек пұлмадыры жаттым. Шартлама хелси визе миртсе гайрыш, лапка-лапка ошо юржывать. Эбе эшрен васкамазыр, ужы сывлышпа келлензе давранадып. Общежитие мне житсень, манума тудырне пусса жих нахерарым жупса бычы. Эбі Надина палласа илдим. Утма чарындым. Ана курсан кымыл пызылчы. Вайзыр шудыра ун куже типпен ялгыжат Хыйман шинелле тюррен бұғать. Ман ача булать. Пілдер жывыл путсанны сасыба. Пулин. Мана мәнеш? Сивін тавырдымеп. Надин куже чарылза ғайры. Вол пішіне жапса үлчі. Вол санын ачу! чу! Терелыпкын. Шак вăхытра херлі туди кышт шалышы де ун херрипе имен кулы шуза иртрре. Вол мана чайиккенне мменнбенен терме булдарын? жаплақ çаплах «Ачу ба?» Хуравлары наде тюлеккень. Ман жунра бұл ман туйым жүрәлчі. Ача. Вұл заявлений барза килмешке хатянчене. Ашшы жән ответ тытма да әдем. Вăл эдем, әдем эдем бе бұқма, ырва малалла тысма журалать. ем шуды жене тем жүн шілесін бұхнын дуйнашы. Піррехінче шапла әбі тінжене тін тухна жана аллады тұрымда. Тілінзіх кайрым. Унынсын демлі темлі сырда шиллесчі. Вұл маналыра сырын ежылдатса цейлзі хулын сазыба кышкырзаяды. Тінжене келіне ятпа саламладып. Ан күрен, тінжере бұрынма пидин тереслі, гражданин юлдаш, тені чебе шава жана. Мандавра дыраган сестразем ағылдатса гулны чун жүхне. Халяк хамынача. Бұл чынахақта хамынақ пулсан. Анжақ иккеленю мана самантлыға да машке. Хамын бұлзан ана нихшанды прахмастып, ұнжын ан бұжырған, терім наде жіне бұқмазырақ. Бұл чын мере. Ундан Иран келе абрынас дедіп, тезе білдерді. Кына терізек шутладын. Таврында кергүнне кеме қадірлейін. Надя эбе малалла мен калашын бұлныне тавжырса елчі булас. Урық унбек шымылтай бұлмастып, никшанда. Кунда иртнинже эбе жешмар, лежар жене де, эс худа кышта хайыплы тревыл. Ман кыгырда каллех тывыл шеклензі кайры. Шин эше үйтіні итнебедавать пулзан, уншын выл хайгына айыплы. Кассадатрым ебес иввен. Надя пушне усре. Выл мана вырақ булас, Четреть видерех шынна. Сана ямалай, елі жы ұзададі. Сымақ хушрым ебе. Надя шагын шинчен бұл бұлныне анланса. Унын пичі тарых юзі кулы шуза иртірі. Юрать, ыран ирхине кередіп, озадып, тереме бешаплах сиввін. Надя аллыне енеле дасыре. Эбі вырындан да дапранмарым. Азатма керлі мар. Институтақ кай. Халі сана ішлезе вренме ағалде евір лекцизене анзиктер. Энде вренмелли майул маре. Эбе мін Хамах каядып. ну нумаймар манын. Тен шул жине укша кирлі, ыйтрымебе. Керлі мар. Энер атте ярзабача. Гена, ширадын иман бада. Хурлықланы ыйтребыл. Эбе унса синче, үгінніне де, жүнні жүнніні еді дұйза үлдім. Анжақ шиінжек мерім. Ширны кирлехши? үйтірім хүллін. Мін, ажа шураласы де интереслендермешім сана? Надя жіне ұзынны шүшне түрлетірде, шак самантраебе онын пүрнезем не азырғарым. Ширадып, ішлеме ярзан адреса білдеріп. Кымылу ұлжынзан пыр, местеп, хобаны регю, терімде әбі алып адым. Надя алдыне васказады сірі. Вылмана калех хур урибек туынза гайры. Эй, манчуна юраду хватне, войне, илемне верзе гертне пиге. Ман сана черери иртне суранзем жинжен каласа барас келет. Эсе умра юраду тур ребек ларадын. Эзі баны юраду хелхемізем, әмір шанми чедекші хизем бұлза, чуна илемлетріш. Эбі терасине қалазан, шанза шыре тыгынмыш шевізем. лайғын лайығын мендебі юраду мінне, унын азамлы вайне, манхалі күш тадыры, шуғышсем де ұжы, візем манра ырыранда ыры кымыл журадашы каштах хырадащы те хыш-хыш чух. Халебе хам шуғыш сен вайне жанадып. лать. Сулғын жил варгаш саилде сада уқтарма бұшларе. Эбир иксімір пір мәлге хварса сатран тухрымыр. Кашны гажахи бир күлі хірінжетел шурым шурымбушне сатра кетсе хамыр вара ним шинчен де калашмарымыр демелле. Пір-бірне юратны шинчен де итмарымыр, малашлық шинчен де канашламарымыр. Юраду тазалық па илемлі. Пурныш пірне бірі энен небе. Эбі хам кығырда хура пәлетпек капланса, чуна хушса дараган иртне күнзен азапне галеран пыдарза бұрынма вай дерей мерім. Вăлгун эпе кунипех сăмаха мӹнлерех пучлас пирки шутларым. Анчах мӹнле май çавырса каласан та, пӹлтереше пӹрех салхуллы пульчче. бара хыбара Галя мӹнле йышынаси хыратр мана. Каç пуласа ытти хинчен те çунса кеттррм, Шикленсе, хыраза кеттррм. Кәтне саман тщитрре. Эбі галін телейбе тулны күжінжен бақса Не Неуш тіртсі яре вылмана, ыйтрым хамран хам. Яба бете шавында келсе духре. Пулдараймаш, Мін дезен юраду пірден вайларақ, тере тебір жуғыш. Эбі сыма хускатрым. ғалі візіне мінлі ежініне имензе санарым. Пәр замандлық ұнгу жінді хаваслық ташта шетрі. Сыне салхулланны бек пүлчі, Анжақ күн ұмая бұмарі, Манчун шемшелчі, шанышпа дулма әлгернечіре, хыттын дапре. Эбі унран сымақ кетірім. Иртни вілімін, пуласы пирен илтрім тебірдакран. Кузымақ сене гале галаре. Галя. манчере варах. Пите варах азапланных ищен. Каныш тупря. Шак шуллахи шутыгаш, мана телей биллере. Тянче эбе халичень курман ирешпе илемленче. Сывлышта тазарахта, ужырах, эбе хама тагамранда вайларах туйрым. Эбе телейле Шавгаш кино нагайма Анжақ кино бұшланзанақ мана чирлешін батнечінчіш. Клупран манба бірле галі да Манын Манын лажажинялармалачы де тебір ялавыш термелечі. пледе галеран уйырлас келмері. Ебір вара мотоцикл бағайрымыр. Чирлешін бадінже пирін шудыл ичен ехтамалла бұлчы. Эбі мотоциклын хыжалды ларгача шинчелар забырадып. Хам галін пөчек, хевелбе бишне имжер аллызем мотоцикл рульне ширіпінді цабынын жен тілінеді. Савынадып. Шак самантраманын ына хамын көгір жүмне чымырдас келет. Яланлығақ, әмірлігеқ ына хам көгір жүмін жетідас келет. Анжақ, килеші шивылман пурнышын бей үшіне шурмалла уйырма. Шемье, юраду техеме, юраду симесе. Эбе шамрагах марынде, манын чире шемье ошыне дурдынать. Юратсан, міндезе уйрым бұрынмалла. Пире чармандар задыраган сылда вете жүк, шуғышларым Галін, хевелбе пишне хулбуши херебе вырдаган шүш пайыргей шинелле бұқса. Шакшивитрен духны шуш пайыргибе шил темдери вылляры. Ундан ывынчы булас. Чарыннче. Халі мана шак шүш пайырги галін хулбу шине чуптунын дойынчы. Эбі галеран мотоцикла чарма ыйтрым. Галя, ман арым булма келе жедені. Хыбын за мотоцикл чарынны чарын манах. Галя водан воданчықлын хирелзі гайры. Пушне тут Туды телейлін күлчі. Пұрнышыра мана арым бұлма бүріне бұлзан. Эбі пір санын гына бұлыттым. Пыжылда требыл хаюзырын. Эбі она пәдем чун херілі хебе ғыдалаза илдімде, андықса гайзақ ма бұшларым. Кешех Галя маны дамран бі де мотоцикл батне чупре. Часа мотор шаве керлезе кайры. Эбир шавгун хыжан туйдывас де калашса дадылдымыр. Вара эбе ылтан шәрі жырама чупрым. пурынма пұрынма пулдарайманныне иксімірде лайықынландымырынде. Шавынба туя вараға ярасмар дерімір. Иран пирін туй булмалла. Эбе кисери ылтын жүрре шүбірлаза, сада лараган вырына аудадып. Кымыл вішсе гаясла хаваслы. Хевел анманға, галыда шрен давранман, анжахман сада чун чытмаш. Аке эбе хурын деленжі сак патне бұрадып. Чун юрлать, сатри шапчак земде Анжах хурын батне житсен, эбе чул келет кебе сададым. Эбир лараган вырында Надя ларать. Выл сары кебебе, Питнеде де күш сырламан, сары шүші сабаланза гайна. Выл хальмана хевел херебек мар, уйрылу биллеме шуралны херарым бек туйынчы. Пір самант хыбын заюкнебе, эбен нимде мерім. Гена, тузым, тереде Надя, сак шинжен заман бадалла ұткінші. Эбі бұл хамағдаласран алы басықландым. Аштан лек незі пуцанна сазыба ұйтырмебе. Мәлі аштан? Эбе аппа батне келдім? Галі батне. Кугамай сатра, ұшысы сылышра жүреме хұшре. Выл малалла тем каларе, эбе илтмерім. Надя, хуть эмерінде пір хут тірісне кала. Галя санын... Галя манапа, пире не журатна. Мана пушран тагам шапны бек пульче. Эбі солын зағайрым. Надя майраны дала манына тіртсея малықта вай булмаре. Эбі аша шапса шундарны евіш пектедім. Надя темкаларе, Эбі унын хышпыр сымахесене шешілці улдым. Кешех ачу шуралмалла. Міндіва мебе пітчен, верензе духманскер, мана юратмазан да, ачана хіргензеде де булин яр. Илтірмебе унзымахесене. Надя манака лехтем галаре, эбе хальхинче де нимінде ынланмарым. Хылғарамалдан мотоцикл моторын сасы егерлері. Ундан шав-шав вайланза-вайланза келчі де, пәдем шәрбитне асла дейбе хуплаза илчі. Ман пуш хуллен шаврынчы, ош патранчы. Эбе пуган жіне ювыррын гайзалардым. Тінже пір самантрах хура кашпек жа. Наде мана ебат хытланчы булмалла. Анжа хебе унын аллине түркке сінзірзе ядымда кебе тюммизене жертрім. Наде майебен утса сатран тухса кайры. ялан яланхебе кашленелі дейін дабырындым. Мотоцикла лащым нелартрымда түрек күлі херрине ұтларым. Калаш сададылнадарых, ыран кашпа, ман туй пушланмалла. Энде хер бурнышын күнізем вешілінзе келеші. Кумана хыратмаш пулинде чунра темінле каныш сырлық бұр. Ыран хигуна эбе хамда онланман, ожы, ыратуллы туйымба кедедіп. Нумай хире шиклендереген, анжа хай батне турдаган пурныш авырне васкадып. Шабахта унда хама мінгетні жінжен шутласта келмері. Эбі сатри игі енібе чечексем мүзеген жылба күлі херенелле утрым. Паян чечексем мана үтті чухне хінжен илемлерек. Анжақ темшін салхуллар ақпек Вуд пек хемлензелараган герань хужылза шырей үкіне. Унын шинже дунын жен сіткен Эбіна түрлетселарда шын булдым, Анжақ выл аманныскер, халі юнбек херлечечек не етсалар айма жінде. Эбіна татса елдімде алыра шавыргаласа бұқрым. Выл хал чеп-чері, шулжи жинчи кашхи нүрікте алла ебедет. Анжақ шуллахи шер ытла да кеске жав. Ир булзана хун жінжен сывылым вара суранинчен юхаган сәткені тибетте, Чере юнбек шешкезем лепсірдетсе жанашы. Шанны чедек, чедек мар вара. Пурнышы Ытла та кәске жавхыш бір бурныш. Чедек шурма әлгірзенех тадылмалла бұлзан. Міне керлі хашав бурныш. Унын пылагебе, юшине, сиввибе ышине туданза да кураймазан. Шуғышларымебе чедеге шүш шүмне терме Шаксамантра чиешінче юрлаган шыпчык, тұруғақ юррине таттырде, пақчағыде синелле пырылдатса вешсе гайры. Темрен хыраре булас. Кашхи ушыш ил пақчари шулжызене тем бек сире зире бахре. Ундан умричечек шулжызем жіне урдынчыде, манбада игі шин не илзе жидерчі. Кияна, санра эдем чуни бурбулзан, есмана брахма булдараймастын. Хый жүрене тискер кайықта бұрақмаш. Ман чіретебінде сана жу жедінет. Сана жу! Илденче херарыман хумғанны засы. Ана хереш нигамда ченеген булмаря. Ундан калех, андив, ан юрадес мана. Кирлі марезы юратны, анчах пирен ачашын, Пула ачашын, пірле бұрын малла. Юраду! Ана поэцем жеш шуғышла загаларна, пурнышын хыйын саккунезем бур пір бірне ынланза, хизеплезе таду бұрынзан шагын бұл юраду, ғайрыш айрышманран инче де мар йылынза, хыбынза мақсым. мақсем. Хирарымзасы ланжы. Мана шақ кыгырдан дұғаған ұжы сазы мен ажаран бақшивық. Палладып, бе бұна чуын ұйрады чен юрададып. Нивушлы халі шавсаса илтремебе. Шук, улдау бек пулма булдыраймаш шуғышларым ебі. Шак шинзем батнелле удашын булдым, анчах тебір палланы мана шавындақты цачарчы. Ача? Выл пуле, анчах манын жи. Илденче аржинын пузырынчык сасы. Еп хам ғылғана мерім. Хизепле деп сана. Эзе пызык чунлы жин. Эбіде елдах вежерен духманшке. Ни бушле бір юраду булмазан пір-бірне хизеплеме булдар аймаспыр? Ача, вылы бір юратса, ю юратмазы бірлешнине білмешке. Она тыванаша амыжы керлі. Хирарым калашма жарынчы. Эп иквиші удым малалай ярза Хорын Хурын вырман хышне анзаларма хадірленеген хивелин юлашки пайыргізе мүкнешірде гені дырать. Уну мінже сапсары хевел херебек херарым пюрнезене хушкалать. Унын сары кебине шил ласкать, лыскать, шарачыр кушизене ужа-ужа кадардать. Генын ерыста тереклі глетки кыштақ курбунланнын курынать. Шүшне шиляр баштарать. Бұл темеше минутрах вадылса, тірек сірленне дейін. Ага хайхи херар мун игалы бе игаллы хул хулбу шинчендыца, кушинчен денгерзе бұғашын бұлчы. Анжақ лежі тебір майлы жаврынсадычы. Надя? Тәлін небе чудақ кышкырзе амары мебе. Вăл ман піррден пөрр таваным, эпе пурнăш пек хаклаган юрадаган ямак, ман сывлăш пӱлленсе килчче. Ал геран çре йкре. Эпе азыр мазыр хиччен сатран чуп садухашын булдым. Анча хуразем тылланчщ. Візем çапла вой сырын чытренине эпе халиченних çан да туйман чыха. Чрене темменле тимір ябала хыттын хестерзе илчче. Пушра зарбизер тавыл чухнехи бек шав керлезе гайре. Ага шавсазы хулен лыпланма бушларе. жеш темілі шелзір ябала хыттынрақ та рах хестерчі. Эбі кышкырза ярасмар дезе шала жиртрым. Ундан пиде игалы бахуплаза, каялла кардышне жупса кедем. Мотоцикл батне хаммілі ұткынза пыныне де астумарым. Чазақ мотор хыттан керлезе урама сербензе духрым. Ашталла чухла чухламарым эбе. Машинына кайма булдарны даран хыды хаваларым. Хирзем дырых эрехсе чупре мотоцикл. Унгышын тәдембек тузан жекленче. Тәттем бұл жетне деле эбе керемет Вада йымрапать не бұрза тухрым. Барахам тақша нақшак емрана шыраны бек, мотора сүндердім. Тавралық канышлы да шып кунда. Ширман тебіргенже үсеген веде хывалыхра шыпчык юрлать. Кашса гайзах юрлать был. Мана шак самантра ытлы да сивлек те пушын дуын мен левал шут шандалык. Эдеме пурныш парать, юраду билеть, кайран пурне де шельзерін турца илеть. Міншін пурныш памаллағаунын унын эдеме, ана чун деген юрадывне эмерлехе парасы Юраду Юраду пурныш сиве был, ют. Он ана хакласта саваста келмеш. Юрадувал эдем чирине шимешлендереген, ошатаган хевел. Ына шухатсан, эдем хевел хевелзір планета шеш пулза Мне кирлі был, пурынма юрықсыр бұлзан. Эбе емра мне дадым да хускалай марым. Нимен шинчен де шуғышлай марым. Нигама да күрен мерім. Тагама тарахны уях, эпі те пужажы клезе бұқны жре шивыхри хырвыр и ішне анза на чэнде. земде, хура хышне хішне Тюбе Түбе тіттімленчі, таштан нюреш шил варгаш келжі де, вайланза-вайланза бүжі, кежех азар бизер шил давылдапранчы. Эбі емра жүмнере қылып Ағы пілетіре вуд хыю ялдырдатса илчі. Пәдім дюбе, пәдім тавралық шудалза гайры. Унғышына хаслади егірлізі гайры де шыр ахлатса илчі. Унданға лех пәлечінчі вуд хыю урлы бірлі хереслензе ялгышы. Эбі күжа хупрым. Ташта манран инче мар керемет хавизен хушинче ажа жапре. Шірте тебір худақлатса үлчі. Ундан шулдыра жұмыр витререн тықныбек шума бұшларе. Ман педем үйтпі кварбек шунжы. Эбі емра жыл жезем юхаган шумыр жыве алла дасырым. Вараман ывыш тубанне самантрах шумыр жыве дүлчі. Эбі ана эшремде алла каллех шыв юхаган шыредасырым. Шумыр чарынма шутламаре. Вуд хую піліде шаплах каза-каза Аслади хаярын керслетсе хужаланжы. Шыреттем жын хыды ятларе. Эбе, видерех ебе нескер сиксе чатрерім. Ундан йымра жүмне лып чындымда, пиде алыба хуплаза беклардым. клардым. Шаксамантра маншивы храх лажа уриза сейлдензе гайры эбешеклендім. Шишім ялдырдатса, пөтім шірбетне шудатса бұқырде, эбі лажа шинчелараган Аркадие күрдім. Вылда мана азырғаре булас. Аркадий! Кашқыр заядым эбі. Выл лажы шинчен сиксянса манума бұрзадачы. И, эс елдақшын за көтнішке, ау мінле чытреден, Тереде Аркадий, шинчи плашне хывза ман хулбу ширен урцаячы. Тахын галя, ожа был, сан шынма юрамаш. Часах іші бушланать. Иран баян уды жылма дұхмалла. Тағын, калаш рехай. Эбет тағындым. Шынақта плажы кымага шумын ұжытны бек. Эбе кежех чітреме парахрым. Ман кымыл эшрен даврнаган амышне тел булна ачанны бекшем шемшілсі кайры. Эбі Аркадий кыгырешіне пуча хурса телерні бек тыдым. Вылмана ғдала заилчі де, эбі унын үйтпебі кывар бек шунны не дуйза илдім. Аркадий сымақчын мезер ман хул жинжен сирілзе анны плажа мана лажа жіне етсалардыры. Адя, яла дабрыны бір, Ундан чілбірне дұртірде лаша пүлдіклі жұлба ялалла жұпса кәйрі. Галя, анне батне кайрмари, тере Аркадий. Пұжа жіклесен, әбі хамыр колхозса жібатнелі не күрдім. Кәжек перехиреш ожа дудыр бірген руфа падухре. Эбі ут шинчен анзаун батне будым. Галі, әбі хал сан мотоциклна гайза иледіп. Тереде Аркадий лажине сатран тухмалли алык еннелле дытыры. Эбир мунчабек ошы пюрде демір. Сәделгеде синчи пуган жіне бұрзаларсан, әбі чүреже яна хешене улма күріге дебітме зарзахуны не азырхарым. Кроват пе сәдел айынже де шап күрға хеккен. Аптека вали дебідетіні ебі. Шук, шар жын жеш, авмінле өзі бұл қалар калар забрагадып, тавыр жыру фапа. Хой кымагау мінжен, шыра чейникне сиделжіне лартриде, шуры күргазыне чей дулдарчы. Эш Галина, шынны езі, теревіл пыл яны кургана манумарақ шударса. Эбе пір күрга чей ешрім. Руфа мана вырын зарзабаджы. Шивыр, кан, ирхине вырадып, лампына сүндерчевіл. Иргене хурал бир жөмне дұқсан, тюре хамын мотоцикл азырғарым. Ана пиде тербейлі шусада затна. Эбе бензин бакне бахрым. Энервіл пужече. Аркадий ына даман иккен. Туллы ех тулдарны. Киле даврынзан хапхаран менех анне хириш чупсадухре. Мана гурзан вұл тұруғақ Саня пырны тудырбек шурза кайрре. Ачам, чунам, мен булна сана, хыбынса ыйтрывыл сасыпа. сасыба. Эбе шарламарым. Мотора сүндерсе ына хире шутса кайрым. Эбир пір хуже пір біріншіне лебық садыдымыр. Анне шірлехи тумбамар, шивырма да выртман булас. Тарданны кужайынче кізем нұмайланны. Пағасса вара әлек хибегех ошшын, түррен бұғад. Кушинчи салхуллық шеш халі нихшан хинченде ұтларақ балырад. Тада сары шүші жеп пас бек шуралны. Агымана хама бақ сайра, пейте сайра ачашлан алызем ыдалаза заилдеште, Пір тұрақ ман өтпеу канышлын ырчы. Эбі пічік ачабек, анне күгірі жүмне лыпчындым. Шак чирене шурмалла хуйхы хышын, пірремыш худ әзіклезе ерзе ядым. Анне мана ошасымақ сембе ебатмаря. Хыын чуна ыраттармалла ачашалы зембе манын сабаланза кайны шуже шүбірлаза ачашларя эпе бара пушше хыда зеклеме бушларым. Ундан вăл мана ккыгыре жумінчен хуллен сирсе шамгаран чуптуре. Хурлыхлы сасыпа бағалашма Ашун вильнне хучы килсен эпе жапла анне мменнче эсекленичче. Вăл мана мари унчух. Ер чуна çмылрах пулетере. Хайман ба бірле кушулзір әзеклері әбі әмірдіршы бе хере деп херем. Азапра күшіл бұлышмаште, шабах чуна павза дыраган ябалана пужадать. Ну атя, каланде, мінле хуйғы бүлчі, херем, шемжені итревіл. Унсасы манчыре сырғын за житрі. Юратны жин вілзен жеш шаплатадылза тадылса ереші. Прахры бұлзан. Унжын чунба хузылма кирлі мар. Вылсан храх тумлам күшшүлне те тамаш. Вулар мебе унын шеллесеп хаган күшінше. Мана хам шапла аван мар бұлса кайры. Ундан күші хывыртшылса хама хаманним булман бек тытмадырашса. Сывлы гумілле анне. Шав дирижен не сонлы езі ау эсир дешитинзе шиттірір. табырчы жывыл. ирха ирға лех вадаласы жинчен шутлама термебе ына тезе. тесе шабахта мінле хуйхы бульчы каламастын шке херім, Хистені бекрех сазыба ыйтревл темехмар выртса ганадып та иртсе гаять термдебе пюрдегеме васкарым мана курсан кугамай хыбынса үкре. Шкафран таза кебе тумдирилзе, шири кебе не хывма булышы. Хыйша вғытрах аннене темін жүхлі эш Эс дулдарчы. Есмін радында тада, буфетра эрех пурчы, ожат хавыртрах, курмастыным, ача йылт сынран үкне. Шумырай не шакланны болиха. Теревал анне не бұқмазырақ. Анне кугамай хушнысене тума васкаре. Эбі таса тум тұхынса, сетел батне бұрзалардым. Веререх ту, веререх, хыдах калашры кугамай. Анне, хулленре кезі, Надюша шеврать, шыппынгаларе анне он енелле шаврынса. Шырабек шивырны бітвіл, келінче де сағалақ шивырман бұлі, оның Тада темскер хыжы жилтмелле мыгырдаттырде кугамай, ман бөлімгенне кымыл зырын бұқса елчі. Эбі бара, Ман вырын шинче, Надя шевырныне анланса илтим. Эрех маншын вуд шине бензин сапны бегех пульче. Эбе шундым тезенде юрать. Алура ура кайре. Чун шемшелчі, кужа кущуль планче. Эбе она аран-аран дытса Шакна кугамай азырғаре булас. Аннене темінле вактивегеш хурса, кардышне кыларчы пүлімре иккінші шүлзан, выл ман жума бұрзаларчы. Піргелензе, тымарлан гайны ырхан калдыне ман хулбу шишіне Ачам, чунымжым, андатыл есі. Тенджере иртмен хуйхы шук. Хертунзахе ирхитетре майлах пулаган чыхавыл. Хевел кышт хабарзанах сирелет, пурнышкалле хитреленет. Херчери шынны кайыкмар, вара хендергезе ларма Мен Мэнді вас деден ха, нав кеше хачы шуралмалла тет. Сиввен бақса үлчі кукамай. Надя шивраган бөлім енелле. Эх, пулачке хабурнышра. Асын сывларевал. Эбі кугама енелле шаврындым. Анжа хунчине пăхмарăм. Манын ăна хамба бірле азапландырас килмере. Эбі ана ырханка хулбу шинчен және да. Кугамай, кун шинчен анне ан Ну, генді баман бірге пин, пыжылдатырым Хам шарламарымдаға, Бұл тем хыты пыжырғанать. Кашхине чылым гуш хуп маре. Шірібек кардышынче уткаласа жүрері. Те сана кеттірі, те на бірге жапла хуйхырать. Эй, тул кызырать абульчы де хахере. Амышне шундарма шеш. Хача жух ачалла қаныш памаре. Халі тада. Эх, айванка. Кайран піт күшне хыбалі деға. Кая юле. Тере кугамай асын зывлаза. Шәнекре уразасы илдензе гайрыде, эбе кугамай бөлімне жұпса кетім. Чүре және ұшсы арза вырын жіне Ман Манкуша сұры жеттіре арза илчі. Ундан выл сирілчіде геніба бірле хурын бадінже пүрнезене хушкала садыраган наде көрінчі. Эбе вырын жинжандарса чүреже патне бұдым. Шак вғытра манхылхана аннебе кугамай хуллен калашны бұрза кечі. Шапла, анне. Намыс тремана Надюша. Ашы шизех яраденде. Кунен жерен хайбе хайтуллажать. Илденче аннен пажарған сасы. Хай айыплы, үстерме білмен. Худа ытла шире хачаш пыхрын. Ачаш хер ача дуны. Ача жывыл вара дуны. Тесе ахалех каламан бульжавынде. Тавырчы кукамай. Пұрынса пәдерес шүк візем. Генны юратма жына. Пиде азапланать хай. Чуне ыррыне була жеш хай аймаш. Илдінжі калле ханне сасы. Мен тудырынде аллы дуныне арки едат теші. Ачи булмазан аплатча деға. Ача булат візен. Візем арлы арымлы бұрынны шухышларым эпе тинь. кывар бек çунаганаш чик самантрах пыр купей пулсатачы. Апла пулсан мӹнжӹн хагенын ман чуна таткаламалла пулнă. Эдем піррешеш юрадат тешешкеха. Эппин вăл кулма шеш шутланымынран. Вілтлетсе илчче шухыш. Ундан ман хылхара кашхине шавланы сазы каллех керлеме де, эбе вырынчине кайса выртрым. Пурнышра тада шак хуйха да тудан забахмалла бульчи иккен. Илтірмебе аннен таванжак сасыне. Курасыне курса бідермезір пулмаш пульшав, херем. езі жабла хуйхырадынха. Халі әлік заманамар, шин хай күн жүлебе хай хужа, ұр ежіне не бұссан, осы керіға, тавырчы күгамай. Анжақ, кезем, аннен пландар марыш ми ергелі жинды вастезе. Міншін хашаплаховна пөтім чун барза үстерне, верентне шиннын пидінжен сурмалла. Шухышладыпта пұрынас келмей болады. Әмір саны зуба бұрынмалла марын деуінін, Хердені хой ача амышы бұлзан ден, амышын чірене лайық рахынланад. Хамына чашкеға, шабақ хергене деп Илденче галлех аннен лазасы. Анне, Галина бадада немінде булманы? Сасыне бузарса, пыжылдатны евір итрі болуныран. Кукамай тару хуравла маря. Ара, шамрық сене штан де білзе шидерес. Немде булмалла марпек? Ман Галина был херем сан надюшу мар. Кугамай сассинже мынгымыллан несесінчі. Бұл шапла, ханне. Ебун бірге ялана лайық шеш шутладып. Анжақ ман бұл тем жын, чүнне пәдембек ұшса кыдартманбек туйнать. Тері анне. Эбе вырын шинчендірса, небе кугамай лараган пүліме дұхрым. Шак вахытра ман пүлім алыге ұшылчыте, наде күрін загайре. Хай бұл шірлехи кебе бішінех. Шүші сабаланна, жіне құратман. Сәне, евір жүреген сен небек пызылман Тап таза. пізі бесырланы бек авагарны шүге дуды ошын гулать. Күші хавасла. Выл тюрех манбада чупса бычыде, ебір пір-бірне ұдалы зайлдемір. Епле келме білдірезір, хаммен галаныне хам тапшыр мазыра хұшса худымебі. Санжын хуйхырса шіребе жібірай мар маппа. Сынран ғайнезі, тері Надя, ошын мана питрен жұп туза үлзе. Шумырай нелекірім. Руфа пабадынже малда бүлчі. Хама хаваслырақ тытмадырышы мебе. Апла керері күнда? Ман санба, пір санба гына бұр, хуллен бұжылда емік. Эбір вара выл тинжеш тарзадухны пүлімеге демір. Надя шара уранах, черневешен пускаласа, вырын батне бычче. Эбе ана ожа туфли илзе бадым. Уразен живені зем зарылашы, вара хутса жүреме те хырадып. зірлензе юлады бінде, пажарғанза білдерчі Надя. Эбе вырын жіне унбай унашар бұрсалардым. Галина, еп кунда ачағашыне онзыр дел булдым. Она ішлеме шак ялаяны иккен, Килде шурада келмере, атте прехмай туллажать, не пидежель. Манжын дюзеть. Унын засычы трері был бұл пушне усре. Эбі бара, аннебе наде ашы хушинжи ырымар тыды жобыл заиртнене, тюрех ынлан заилдім. Энер пюртре сана кетсе йылықрымда, күлі херене ужылмадухрым. Вада имрателінже гені лара барать, тері малаланаде. Мана курсан пиде хыраза кайрре, тәлзірін калашкалары. Ман ына курнипе чунра пушшех йывырланчы. Хырать манран. Ара, ман ача ашы выл булмаллашкеха, тері наде, чуриче енне шаврынза. Эбе ун сыненженех выл, хыйнжен пиде аякри шинжын тунзыхланыне дуйрым. Надюша, терімебі шыппын. Тем леде, эзе пула сачун ашы камиккенне тептеріс білменбек туйын айтмана. Мінле бек перзе ядым ебі, надиман жинелі пір тілінзе, пір аван марланза бұқыры, ундан асын зывлазы илчі. Тенже жине, уйрымынақ юраду жине, ұтла шымыл тайла бұқырым жавеп галя, тері наде. Гені мана юрадатшы де бұлі, анжақ манба ұжы марчы бұл саваймаз планатчы жи. Шав вғытрайбы тебіргатчы бабаллашым, вараунба генеран вұрттын бұрынма бұшларымыр. Гені мана бұрбірех келі кележейчі. Кайран, гені ба бұрынны не сесреде. Мана прахре. Пәдімбе хамай пленде, мен ұнда. Ах, Галя, ұн жинжен, мен калашмалы инде халь. Эбе йымыга хересним галама да білмерім. Ман алура гына веттен читрері. Шак самантра чрере халиччен ман туйым журальчы. Выл юраду еверле хватлыскер, анжах унран хаяр да манын педем үйтпеве читретірі. Эбе ку кевежу иккен не Шак туйым юрадуба худышса гайреде, кыгырда азар бизер шавра жилшіклензе хабарчы. Чыре йывыррын йынышса ячы. Апла манбатель бұл ичень, вылман емықпа бұрынныға. Эх, мендері вылянчык та иккен аршинзем, візем керек камба бірлешсен де кача жудінже Ундан хирармен жен пырын загаяща де, хайсене галлех катчебек тытса, теприне эмерлех юрадусенеще. Гена да манбаша плахытланмари манума Волманума никшен юратса гурман катчебек келзе духре. Надяу, ача амжы булма хатирленет. Выл арым жутнегене. Шелзір жут шандалық. Выл аржинзене херарымран вараланчы крах пулзан да шиеле Хер вара, пурнышра піррежеш йынажать. Аржинына кашны удымрах хер дивлече шинжен аза илдерет. Шухышларым эбі шав замантыра. Ага, шав хер ман жумрахларать. Эбі ун енне да ман кығырды тывыл шәне вайба Идем Эдем хайне шивых шин күрендерніне пушех кажарма бұлдараймаш. Ямак. Эбі сана мен ачаран па шунса юратна. Эзе маншын тенчери чи хақлы шин. Манчуна тадаганы де эзе булны. Санага жарма хамра вайхал шидерей менни, мендери азаплыне пәлес часан. Кашкар чачаре. Таваным хумен шутладын шавнаду. Ачу нашыне тупрын бұлзан. Міншін ұйрылза каймалла хунран. Эбі көйшіре өйзірді айван жин. Пулыжагане булма терім ебі. Емік яштақ сексіді жете тумланма бұшлары. Галя, адегені батне бірлігай зәгелер, вылмана ерхене бы махушнычы, тері наде маншине мазырақ. Эбі қыраза ғайрым. Тұруғақ немғалыма аптыраза дадым. Щук, Надюша, эсі пітченех кай. Эзир унба арлы-армлы бұрынны шинзем. Иксір хушырда шину умінче калашмалла марсымақ семде булма бұлдарашы. Эбі канзірліп шеш. Терім, хывыртырақ пырынма басказа. Надя, манба келеші. Пір хушы тегер умінче сырланчы де кені бәтне дұқса Паян генін пирін бадай келмелі. Мана халі ұн бател бұла пызық азап та жүк. Эбі күгамай шағын бірге білдерзенек, візем чен тұқса гаястезе, хыбаланза тумланмады дындым. Ағы эбі хатер чеденде. Анчах, алы күшілчеде пүрде гені келсе кече. Вăл бе ман жинелетін керзе, Алык падінжен немчен мезірдачы. Он хыжінжен кені Надюша тюрех анне бәтне жұпса де. Анне, ман пуласа жанашы. Паллажыр, тесе пілдерді савынышлын. Анне гена жіне сынаса да кышт тілінзерех пахре. Пиде хавас сире курма, гена енелі алыне дысрянне. Гена ана алы бачы. Шакна был йылышын гына дуре булас. Хый анне жіне пахмарыде. Манын кашны хусканы васынаре. Эбі ана темгалашынчы, чілге шабрын маре. Шак вахытра кугамай тулдан кече, ман жине сэ бахре. Эбі хама алла илме тырышым. Ларыр тархашын, терім генына сәделу мінші пуган жинеллі кытарца. Гена вырындан тапранмаре. Ундан эбе ним думап траза, мен ура Адер пур деп уштарынны чух, сидел хушшине ларар, тезе перзиядым. Ундан шавындах, чүрете теленчи, хышлы буган шине кайзалардым. Тебір минут ура жинжетыны булсан, эбе тен зейде анатым буле. Ман шак вғытра шип татмалықта юлмаре. Гена мана хиреш пырзаларчы. Эбе он жіне пахасмар дезе, чүреже енелле шабрындым. Сирен дурачадыры хыбалансақ чупса жүреген кыткына денгердім. Аннебе кугамай, абат шимеш хадерлерште. Эбир кешек пурсымырда сітел хушшине бұштарындымыр. Гена, езір пачақ шырмарыр. Эбір мінде бүлін бұлманшы дезі пашарғанмақ бұшланычы. Надюше пиде кулянза запланчы, тері анне. ба мана онланаймазар саназаларны ғышын. Анне сымахесене илсен, гені шардақ секре. Унын хуйхыллы көші манчинче жарынчы. Галя, тере был уражине сиксетірса. Гена, паяндан эзер пирен керю буладыр. Адер, тыванлашны ятпа. Эбе сидел жинчалараган черкезене васказа херех тулдарма бушларым. Анжах пюрнезем тренебе, эрех черкене гаймаре. Кукамай маналыри келенчене бұрсадытре. Эбе хамбырын алардым. Пурде маншине бұқырыш. Эбе хамба пур вайран керешшім. Гена, әзір мандимага пиде юрададыр. Шапламари? Ну, аны менерінде. Ахальдени манбатель булзанда каштинчех хевел херебек сархер шинчен тунзыхласа калажаттырччы. Перзи адымебе. Аштан тухры шак сымақсем, шак Ебе сымақсем. Эбі хамда білместіп, шакна илсен генін көзі чарылса кайре. Бізем халі квакмар, хурадіслі көрінжіш, выл пушне усре. Гена. Галя чынгалачке? Ара шамыргын чирине шамырк шинран бушне кам тибишлебе гынланма бұлдардырға? Астывадыны, әзі мана хевел хере десе Паяндан бұшлаза, хевел хере пір сана шешешеде. Санба, яланақ санба боле тері Надюшшы хаваслын. Манжутпада сирен уйрым бұрынма сылдап жүк. Кышт шикленерех калари анне. Эбе немех те каламасты. Генозыма хезене наде татре. Куже ялгаш саилчі унын, туды чухне хилле елбірче. Эбе на ебадашын булдым, анчах ку кирлехте булман иккен. Мен чухле шунны, азапланны эбе жак вғытра, хушса хучы был. Анчах кужінче вара, кусымаха бұл урых шин жын каланы Эбі Надя самахесене генімінле ежанат шедесе ұнжіне бұқса үлдім. Гені келдеслі бұлза кайныскер Надина илтмередер. Күжібе ман енелле пір тәлінзе, пір елін забықре. Аллы бұл пинжак кескенде хыбаланзақ темін ұқтарчы. Ағывыл шерегіларчы де өмне хуллен бұрзадычы. Эбі чүреде енелле шаврын задыдым. Галя, Херем, илтрім эбі шақсамантра кугамай сасыне. Эбі ун енне шаврындым. Анчах кугамай амар, гені нағына курдым. Унын куші типпен ялгажать. Шередытналли палырмаллах чыттреть. Агывыл надян херлі чернеллі пәчік имжер алдыне пішереген ябалана бек, азырғанза, хыразаты яд ят бюрнине шірі түре. Шірі асылырақ бүлчі. Наде күлза ячы. кені ман пүрнемінліне манмада әлгірнішке? Ку шірі колхозра шлеген хер пүрні валли жеш, тері. Гені ман жинетін герчіде херелзе гайры. Эбе хама ма пүрмен ылтан шірі жіне бұқса үлдім. Гена ман валильня. Ана баянман маллачы. Эбі шакшырре ма пүрмен пүрнене хушкаларым. Гена шамге жинелле усынна сары кытра шүшне хыжалалла шылса хучеде, арыме умен жен пырынма васкаре. Надя малын жиылтын шерешіне телейлен бұқса елсе, генына мыйын жен ыдалама ленжі. Анжақ гена хывырт кайылла жақыры. Эбе ғаймарым, каймарым. Васказах тулли черкешеклерем. Ну, тванзем. Сире, шәне мажара, өмір келіштерзе савынза бұрынма, пил пулдыр. Телейде юраду жеш хубырлаза бұрын чырзире. Әмір, әмір. Терімде гены енне жаврындым. Пұрде Анчах принцінне неде хаваслық маре. Эбир гена надиенне шавранаса, візем черкизине бірле шаккаса кетірмір. Анчах гена наде черкине хыйенеле летасныне курса, хывыртман черкебе жаккареде, васкавлын ішсе яче. Шак вахатрай бир пір-бірне күшран бұқса елдімір. Генын туды азаплын чалышы, пичі турдына-турдына илчі. Эбі шәв кывак күшсенчен сирбенеген чуна шундарса дебедеген хелгемзен херілікне. азап не туяс мардезе черкер ерехе ішсе ядым. Хватлы шевек пырага планжы. Чыре вырахын, хыттын хезінзе Ундан Эбе ерзе ярас дезе шыла жыртсалар тұрымда, хрусталь жерке чаңғырдатса ванзан тень, ана шаплақ туда бадын тытныне аса елдім. Черке дебін жере хамдырық юқсанчы. Эбе анне енне бұқса елдім. Выл тілінебе алынжи пұшы черкіне кудын тытны да, сетелкеде синже Галя, тереде гена, манахул бұ ширене даласа дытре. Эбі уналыне хывырт ядым. Хыт мәлі булать. Мана шемрек черкелек нейкен? Ну, көде мехмар? Пәчік сұранда да маря Сымақ сене хаваслын галыма әбі. Наде мана чірк черкеді тар жеде, шемрекене сидел жіне лартре. Шақ самантра ман чыре чул кебек пулзатачы. Эбі хам мінле де бұлін түрлетме жүк узал әш туза хурасран хараса, хывыртырақ хире тұқса қайма басқарым. Тванзем, сиренбе бірлелар ма пиделайық, чуна уся анчах кажарыр, мана хир кетет. Паян ферма давражынчи тислеге бұштарза, фосфорба компост ваше. Унда манын пулмаллах. Теремебе урашине тұрза. Галя, кышларынде, йылынчынаде. Эшке хаваслы да, эшеде думаллашке. Эбі Надина пидінжен жұптұрым, ундан анне не шаврындым. Анне, эзі паян каязақ дедін бұлзан, азатма таврынадып. Терімде, ана хытыны даларым, Анчах чуптума имендем булас. Эбе халык патне утса ғайрым. Манын сывлыш бүлінші, уразем чатыререш. Хама шабақта ширіп прехтыт матырышым. Шені крендухсан темеше хутчен сулына-зулына кайрым. леде бүлін хавыртырақ мотоцикл батне жетмехі баландым. Хирзем дарық шүрезе, куна кескетне хышын, әне умне бұрса чарындым мана манагунда. Ана гына ұнғармарым. Әне сываган хаваслы жын тұнзықларым бөлі жау. Бізе мава кашхи ма бұжынна. бе шемже көрік шисе тұранны віліксем, қанышлың кавлезе дырашы. Кашхи ұшы сыблышра сәт шаржи сарылна. Келебі, ялан хибегех зендин таврындым. Иге гунынде хамын пәчек сана участыгінже пулза күрманчы. Паян бараунда варах ішлеме дивре. Шапла, паян ебе әмірде бір реміш худ, хам сымақ шинеді марым. Манын хале, Нихшан хинжен дегтларах пәчен, тада килден аяккарах пулас келчі. Хале кил батне шивхара бушласан, пит кварбек шунныне дуйрым. Пюрдегедім пахчаенче им имжер шуды не вырында куга майларать. шемже шемше буган шинче сыры кушак телерзе вырдать. куга май каштырдатса шуды шутса яче мана хиріш хыбалан утса бычы. Вал мангушран пірре хыранын, тепре хірхеннен бұқса илчі. Шиес дихерім, Шук пиде жескелет терімебі. Манын ына кугамаймар, тенжери чи хаклысымақпа, аннем дезе ченескілчі. Валкажех нюхрепрен сивес раса кече. Эбі ана умлых ішлах иге стакан ішрем. Терсебе сырана пит килештерзех каяган мар тебе. Халя вара пірреміш саканне тудыне білмезірешірім. Иккемішне ешне чух, кығырда кунебе пежерсе тертлендерне ябала тұруғақ вайне жуға тірде, пәдім ұшчик лыштақ кайры. Ал урадырық темінле ыры, вайзыр әженжік хум чупса саланчы. Чун шемшелчі. Анне кайре боле ыйтрымебі. Азатма келеймерім де. Кайре мен ұзатмалдығына станциинже мариш тавырчы кукамай. Надя, терімдебі чілге шавындах шихланзаларчы. Надя жинжен пәдімбе ғитса білешінші. Анжақ, немдечі неймерім. Надя убушки патне кайре. Эх, абыржа жезем, асынзы бұласа үлчіку кукамай. Бізем убыш кебе тірлі пақчари евішсем, пұрынса пітересі пулас шук. жұтпа ұн амышы бебірлех Лай Лайхрах пулатчы. Мін жыняплах. Выл пурбірех шын, тері кукамай. Эбі мерім. Умри эшме шимене мазырақ, хам бүліме васкарым. Ачам, пірші барда кезі, хыбынза хүкірі күгамай. Эбі кашпагына тракторисен бебірле жирім. Халі эшес келчігіна. Ан бұшырхан, эбі пәчіға жамариш, ебатма тұрышрымына. Выл паллах мана әнен мере, кушне темрен бек чарзабы хреде, сыделгенне не задачы. Хамбада кірзен тюрех чурече ұшсаядым. Пүліме кіжех кашхи ұжы сывлыш варғыш садулчы. Эбі арран салтынса вырын жіне вұртырым. Манын пір вешімсір гені бұрынаган шүрт енелле бұғас келчі. Шапа дени ына манран аякка илсе кайры. Хальманын бұл шүртшіне шапла темзелзе бұқма, ле тивіште шүк. Гені байықсымыр хұшымырды шул, яланлығақ тадылчы. Ана сыпма ле майда шүк. Ебір хал юнажар шылдыр зембек. Әмір пір-бірінжен аякра Эбе вырын тілінчі матчағы мейшенелде бұқса вұрдырым. Унда шумма-шумах ике турат күші бұр. Візем мін ачаранах манчуна ошадаган кугамай күшесем бік Гені бәділ бұлзан, эбе візем шинчен манзах кайнычы. Паян вара, візем жине пұшлаза курны бек пахрым. Халі візем мана пірре гені күшесем бік туйнчыш. Тепре наден бек. Темешемен удірцен калек кугамайын бек бұшлар іште. Эбе вырын шинчен сиксадырса, чүрече патне бұдым. Тавралық шып. Шил тем шыранын пигензех сирендемізіне чаштырдаттарса шүрет. Ага, хирди касран бұсса сасы юқса келчі. Малдан бұл тагама егір ұн батнеле васканын, шебеш сасыне ялшине сабаларе. Ундан тунзықлын әзіклеме бұшларе. Унзасы кужа курынман пайыркабек, кагара сырхына сархына кечете, Үтпү каллех тәлкешсе жунма бұшлары. Хутку біз пирін хүшірі күлі бәтіне жетірі бұлас. Выл кетмен жерден ағылдатса кулза ячеде, пирінден аякра мар, херзен хаваслы юрри яныраза гайры. Эбі каллех вырын жіне выртса күжа ғупрым. Анжақ ұйық пурбірех манран аякра жүрері. Улыхри курыксем шешке çурнненде. Уды шулма тухмалла. Шидес кунсенчех шулмазан пахалыхе чакма булдарать. Эбе ирех колхоз правленине васкарым. Ундан дюрех улыха шулдытрым. Унда нигамах та Аркадий жеш тракторе патинче тема паланадшы. Эбі пырзан вұл мазутпа вараланса петне аллине çтик пешылса хаваслын Телейлі он бұлдар Аркадий терімебе. Унсане тада ұтларақ шудалчы. Паянман чынақта телейлік он. сирін сирінде келіні деші? Эбі Аркадие мін неші шейін жехынлан заилдім. Ман емік, генін арымы келіні теріміна. Манын сасыра, пір пажархану балы де бұлмаре. Ебе шагындан да деліндім. Галя, апла... Аркадий сасы трері, выл тұруға хирелдзе ғайры. Эбе выл мін калашым бұлныне түрек тавшырдым. Шапла Аркадий, анжахи бір санба әлі кебегех туссем. Терімебі типпін. Аркадий алынжи шыраши шыре дұқса үкре. Сәне демле мәскенле шурза ғайры. Галя, Эзі манжан тенчере пур дебет. Тереде Аркадий маненелле пір одым ярза Аркадий, ман чун інде пуш-пужах. Мін бурри елдах, ним юлми чун загайре. Теремебі алла кагырділне дытса. Ман күшімран куш шул ерлаза юқсанчы. Эбі вара чыдай марым. Шаврындымда улығын тебір енелле, Кашса кайзах шыпчыксем юрлаган хелле утса кайрым. Кежех шаранлыха моттор жаве хуплаза Аркадий чешір шүллі үсне бұшлары. Тебір жүрсеге трен пәде мұлық шавлық алық падулсаларчы. Уды жулма херзем уява духны бек пұштарынна. Пурде шуры кебебе, шуры явлықпа. Катчызем майка кунда колхозник семшеш мар, техникумра, институтра веренеген студент сем де бур. Візем шуллахи каникула ялда иртерме шутланы да, паяна пур дебегех шавайтса улыха духна. Фермара ішлегензем де улман, херзембе тубышса, шүтлезе кулса ішлеші. Чере курык пушне тая-тая, шершине пакус пула-була выртса Келе баян ирдерек таврындым. Надюшы келнеренбе пірреміш хут пульчыгу. Эбе кенежіре кугамайба Наде кашья бадаларнычы. Мана курсан Наде алынчи кукл тадыкне сиделшине хучыде, уражине дымағытланчы. Анжақ шабындақ, юныш сайлзе каяллаларчы. Эбе ұнбатне бұдым, Вăл манжине темле йылынны бекрех пăхса илчче, вăл пӹччк ача майлах пирен. Пӹччк ача шапла, кастарна аллинче юнне те, амышы шинелле хыраса та йылынса бăхать. Манчрене тыванла херхен үхесінсе кече. Эбюн жүмне бұрсалардым. Алызем хыземделінех унын кылган бек кыбышка сары шүшне шубырласа, ачашлама бұшларыш. Йывырым, тваным! ыйтырмебе ошын. Надюшын көзізем шудалса ғайреш. Выл маналлаты треде ачашын, вăйсырын хый юмне чымырдаре. Мендере ошо чунлыйыз, Галя. Анчақ күгамай улын шаплақ шаплах күребе бұқсады бұқсадычы. Надя, сан абат қынықмаллайын де? Ху кашны гун кунда ши едін. куна кам қадірлезе барат вара? кетмен жерден. Убышку сымаха илтсен, манчерере кебеш еме ешылдатса илчче. Эбе аллан адыран хуллен дуртса илдім. Кугамай шакна гаренде, малалла калашре. Убышку ахалде кунен шерен Санын абат пішермелікте бұлін халу пурахынде. Хале сан лара дара білмезір ішлемелі. Атту кайран шуратма ебір буладяк. Кугамай Гені үйде бұлдарады, Эбі халитчен абат пішерзе күрмін? Веренес бұлад. Шин парын ашын бұлмаре кугамай. Мін қалай жадынес кугамай. Кунда мінле әбі керосин кішінже абат қадірлеме бұлдарам. Кастрюль тебеде, чайниккин тебеде хорымлы, пұр жердеде хорым. Надя тудыне кымылзырын баргаларе. Хале херара дезі. Пурны жунда хорымран таза мартары хине де пайдах тытма тиве. газ шук пирін кунда. Вара сан шудыпа херарым ұның унун хăрымлы кастрюльзембе таза маркебейм гына кун жулайыр термелей? Э, шук, унбек пулас пур эпе килместем чеде кунда. Кирлі бұлзан піжердір де шидір, хура бұлзан тыттырда шудыр. Әбі таржы бұлма шуралман. Кугамай немінде чәнмері. Наде жіне тебір худ күш хирве бұқса илжеде, кукіл касса хуны турылкене шудар залардыры. Шиха, Галя. Шыбақ эс юрадаган ширла күклип жерден баян. Тері бұл ошын. Манын інде Наде бек, шыбара тадықта шынышмаш вӹжімсір эшес келнешеш ыжа шундарать. Унчен шавдері келештеріне көгіл жине де пығас келмері. Тавда буш кугамай. Эбе баян уты шулаган зембадын жешірім. Эшмелли бұлзан хиришмар. Сыра мен тубын межіунда терім. Кугамайман жине сына зарақ пықса илче. Начарланза гайрын тем, кужуда бұтсанчы, Шиғадя, тері хистезе. Эбі пір күгілді тұрымда аран-аран темежеші бар ширім. Кежек сидел хушинчен тухрымыр. Надя кедесірі лараган патефон батне бұрза, картон пластин көзіне сұйлама бұшлары. Галя, еп сан патефону ба мақ бұшларымын де. Ара, шавдере ништағай зәгіреймі кей жем гунда. Ялан килде деп ақча. тубани тубанебек пәчек күлі. Ништа тұқса жүреме жүк. Бұғыда музыка етлезе деп бөлін кіскедесте деп. Тері бұл хурлықлы сазыба. Мен галажады жады, Надя, Пөлімре хужалан. Пүлімре джаске раза Наден Надян хавасын шудальчы. Галя, йывыр хулашын нине ялахынықма. Кундай хама пушхир дебек туяды. Пэтчэнь, пэтчэнь. Мілле пэтчэнь, Надюша. Сяплах, пэтчэнь. Надя аллизине вешсега сласар У Убашку, эбе. И, убашка. Вол мен арлан шыдыгын жеде бұрынма Те Тебір дезен шыдық крагына бұрынмала унын Ялан эште, те, эш. Сана дезен ау, курма да жоқ. Эзі хир гаеге. Пурны жінде выл Надя. Унзыр мінле бурындырға термебе. Надя кул заячы. Маншутпа ғалі, шинзем шуралны чухнех икке уйрылашы. Пәрізем тәнжене илем бама, искусствына анланма, тәнже илемебе зе бұрынма. призем вара, Эшрен, пурнаша эш видер жеш курма, тері Надя кымылзырын. Ара, искусство тываган земде эшлеген эдемземекшке. Эшшен шунман, үрік-сүрік земде, талант земде духмашы. Надя пушне біргаларе. Унын ағалде шүге дуди, южі кулыбал чалышса палырмиех пульчы. Эбешак етен шешки бек сенгер күшсем, темле сиввен рехен чудалза илнине азырғарым. Вылмана калаза бдерме памаре, патефон батне васказа бычеде, унда шәне пластинка хуче. Пюртре буги-вуги кеп вихал хана пласпек хыттын янра гайре. Музыка шапланы жре кугамай, мне кугыл хуны тарилке бұрзалар тре. Ме, Убышку валлилзе кай, кашхи абат тудыр. Ну, мінезе кукамай, бұл шавын жүклеші едім вара. Тада кашхи абада хайде мінде бұлін хадерлері бүлі. Ундан Наде ман енелі жеде. Гале, аде берін бада, гені шүрбе дұтты бішерет. Тері хаваслын елгірса күлса. Шага гына житмен чэнде мана шутлаза илдем дебе, шавында хирішлерім. Надя нумайлар маре. Бұл дұқса шивырма вартырым. Паян уды жылза бідереші. Эбі кывак шудыбах ұлыға Колхозниксем утта тибе жандалы крапуштарма васказа, паян илім-дилімех эже Херзембе качызем, умлын хышлын кайық хурзембе кардаланза шулашы. Ирхи янгыр тырысывлышра візен візе майынже курок ухлатса касылны сасыше шилдінсе дырать. Пәрушкіняв, малдан хигун шул нутта бұштармадыдынна. Кунда чун шекленет, әшлес те әшлес келед. Эбі трактор батне бұдым. Паян пәдерет бір, тері Аркадий сүйріккен. Унын күші шивырманны бе херелзе тұрданна. Эзі шіребек ішлені бұлас Аркадий? Выл шавындах шура шалесене кыдартса кулса илчче. жеш мар, иге кашынде, галі. Вашіл битче таврнай марим? Шукха, эже чаплах мар булазунын тавырча Аркадий. Вашил Аркадий бе зашлеген тракторист, уды батне тухичен пергун маларах хулара чирле вырдаган батне кайнычче. Аркадий, пыр халех кайза шивыр, сан вырынна эбе шледеп, терім эбе ширіппін. Бұл манба келішмезір пүшне біргаларе. Ну, вғыдайыр терзяндыр, кашчен кайза кан, хистерім эбе ундан. Аркадий трактор кабинынчен тухма васкаманныне гурза, он батне кедім. Кирлі маргалі, чыдадып. Калашса анлар, терімде бына вайбах вырыненчен хаваларым. Вăл, улып пек çиріп келеткелескер, трактор шинчен васкамазыр сиксянзан, эбе мотора хускатрым. Аркадий сылдымалыне шеклері манжине ман жине темле үгітлене майлырақ пықса илчі. Ундан шивыхри уды губи енелле утса кәйрі. Трактор жине ларзан пір тапхыр чарере хаваслық шеклензі хабарчы. Кувыл, әшпе хемленне пурныштап пи булас манын юрлас келчі. Шапла эбе хивел қажалана солын иччене негішлерім. Ундан Аркадий бүйчі. Халя унсын бичі лыпкада шуткам. Чагыр таптаза. тап-таза. Унда немілі хурамілге де валырмаш. Тавда буш, Галя, тері был кабинына май. Ундан был темскер калашын бұлныбек ман енелле бұқса Эбе унбадінжен пырынза пырынзағайма васкарым. Шак вғытра уды шулаган зембадінже гені көрінзағайры. Вăл манба чи пирвайхи хут кюле херенче тел бұлны чухне сенгерге бебе. Кывак костюмба. Хыне мен сары кытризем шамге жине унгылана унгылана анна. Ына азыр манчыре шурулса кайны бегех пульчы. Тагам шапны бек алура Эбі хама мменнле те бұлін алла илмедырышым, анжақ үйт пүйде, чреде, мана итлешін пулмаре. Эбі ұнран аяқ карах кайма басқарым. Тебір жүрсеге трен ялдан иге лав келзе Малдан палыртса хуныбегех, уды жылза бедерне атпа улыхра вечер булмалла. Иквиже херарым хыбаланзах пыды бежерзе аппаланчыш. Шаран жине клеон кызем зарза эшме жиме хадерлеме Чазах ял енжен шымыл машина жевхарны гурын загайры. Улыха колхоз бе зоотехник тагилчыш. Анжа хебе візем батне пымарым. Манын хал нигама да курас, Нигамбада калажас келмері. Хевел анать. Шивы хривырманда кайыксем юрлама бушларыш. Херзем хитреке бебе туфли тығынза чиберленме де әлгерне. Сідел вірінне хуны хымазем шине сарны клеон кызем давра халық пуштарынчы. Эбе шинзем азыр кетчен, келе гаястезе мотоцикл батне быны чешеш, күр чи чупса иртреде, гена батне бұрза тем бұшылдатры. Ундан манума бұчы. Йымы траны зирен. Сире, гені байық сире, задуп дупмағушы. Илтірмебі. Ундан мен шутланы неденлан мазыр мазар мотоцикл батне чупрым. Мотора хускатны жіре гені житре. Эбир пір пірзі мағкалаш замах калаш мазар шуладу хрымар. Эбе мотоцикла мен бұны даран хываларым. Гені ман хышралар зыбырать. Эбе выл асын сывла-сывла илнине дуядып. Халі бұл темеше күнкай хибек мана крен тытман. Темеше минутран эбир хамыр келумне жетсе жарындымыр. Мотор засыне илтсе, куга май чупса духре. Хай хыбын часрах, гена, тере девыл жұпса чупса Әбір Эбир май хышын васқарымыр. Зала кірзен, Надя хаяррын кашкарны, ені хылғана хуплаза бүлі мен алық не ұшса ядымда, шабындақ қайылла жақырым. Наде кровадюм нечір күшлінзіларны да, шөлі бе шалебе Сен Сенгер күшізем бе чарылса ғайны. Сары шүші за сабаланны. Мана бұл ұра уражине дымағытланжы, анжақ шавындақ шенерен хутланзаларчы. Пүлі малы батне гені Вұл Выл манжине сүрікін бақса май кастрюльбе гетса, наде вырдаган бөлеме басқаса кече. Эбе сиделгеде синчи пуган жіне вайзарын бұрзалардым. Халі манчеререк кевешу де үлмаре. Ун вырынне херхене үшуральчы. Вилзех кайыжи вара, шуғышласа елдемебе. Ундан хам шуғышран хыраса, алық патне чупса быдым. Энде ужастесе хылып не тетытнычче. тұругах Надя хыттын кышкырмачарынчы де генын лыпкаса Эбе хамбырына бұрзалардым. Чыдым сеге чине пыха-пыха илдім. Шак хамжын пачах ынланмалла маршыплых, пиде вырағаты зылнын дуинче. Ага, кетмен жерден Надя хылғана хупламалла кышкырзаячы. Ундан ачан вайзырса сейлдензе кайры. Тенех иркен сывлаза ядым. Каллех алык патне чупса быдым. Ужас тене чухне кугамай духре. Мәнле кугамай. Мен менли. Ергеллех. Херача. Тереде кугамай кухне на духре. Эбе сада гайрым. Герань халеде де химлензаларадь. химлензеларать. Кадылма бушланы уйық кына шірбетне салғулын чудадать. пелік пеллік көнертсі ғайренде. Эбі шаплах Надя ачине курманға. Паян үшрен ирдерек таврындым. Шывындым да Надя батне кедім. Выл халі де ман бүлімрек бұрынат. Надя вырын жинжеларать. Шуры мендер жүмне таянса, тегіс сенсі бұлаза вырда надя кужелмезір бұғадь. Сынығын ұтла да салхулла. Эпігірзен вұл пушне ялдах шеклереде де хава сынгул заилче. Ну, сывылы хумінлерек ұйтырмебе. Наде аллыбе сулза ларшагында де, лар жагында тере уревішне кыдартса. Эбе вырын херрине бұрзалардым. Сывлы хергеллеха, Чиберех асын зывлаза был. Мен ятлы хурас тедер, ыйтрмебе ним галама аптраны енне. Галя тесе чіне тавыр тавырчы емік. Эбі ұны хирачы жіне бұқса елдім. Выл мана темле ытла да им жер кейбек туынза гайры. Анжақ темле бұлзан да выл едемінде. Пәчік Галя. Надя эбе ажы жіне бұқныне азырхары бұлас хурлықлын кулса илчче. Ача ешылдатса илзе күшне ушре. Күжізе мұнын хезікке, хура. Күш харжи земде чила ях ашы. Біземде хура, шыра да сабаланчык, пиче монголзен майлы. Сымзи тюмебек лапчык. Шак вғытра алы күшілчеде, пүліме гені бұрзадычы. Ирігон бұлдыргалі, теревіл манчине бұқмазырақ. Ундан Надя өмне бұрза, ына шамгенчен жұп тұры. Энеркелей мерім, анбырш, әшпиден умай бұлжы, мұғырдатса елжі бұл. Ундан тудыбе шиме жыраган ачабат не пішкінсе, мелле ябала жіне похныбек пахма бұшлары. Унын сыне шурза, шурза, бычеде келбек квагарза гайры. Шакна Надя да булас, пушне пыргаласа илчче. Эпе он кушинче сивлек те хаяр хелхемсем ялгышныне азырхарым. Надя херелзе кайрре, туды палырмаллах чытрере, вăл пӹтӹм келет кипе малалла үбеннче. выл вăл ашшысынле, тере шириппен. Гена чапатинчен пырынчы те чурече умне кайсатычы. Шапла, ачу ашшы Ман сынлы мар. Эзе мар, эзе мар унашы, э, чун зіредем. Унашы э, эзе булманжын савына да бебе, кышкырзай ачынады. Хой шав замантра сиведыт бек сиксе трері, сыне кавагарчы. «Эбе она ебадас кезе ура женедым бегендім. Анжақ пәдім үйтпі чулланзаларны дейін, вырындан да тапранаймарым. Манчыре кығырышым мене вадасла картлатса дапры. Шак гені, гена Надю чуп чупса аллы аллисене ун еннелле тăсна, куче чарылза кайнă, яна хичче треть. Эпе вăл Надяна пырринчен ярзадыдать пулетесе хам сисмезрех вӹзем батне ыткын забыдым. Гена ун çумне сәррденмере, путсаннă сасыпа гына хыттын пышылдатрре. Мӹншӹнь манчрене кылардан кылардын эсе, Чивешсер херрарым! тере де, Вардах шаврынса, пөлімрен тұқса кайры. Эбі, урай варенче чул келет кебе хытсадыдым. Надин шуранга битедірық шулдыра тумламзем юқсанчыш. Выл алық шине кушил мезір бұқсаларчы. Кетмен жерден Надя пушнеші клерде, ман енне жаврынчы. Он куші сивлек, Унда тагама кажарма пулдарайман күреню де, хыйне хый тарыхны де, чуне туллашны де күрінат. Вылман жіне бұқса елчі де, ундан. Мін, манжын вилне жинжын гулянны бек хуйғырадын? Кужу бұтса анны, шунатне усны кайык пек ларадын? Тері шиллесін. Эбі чын мерім. Мана херхен мелли Епшак кескемір дех пурнышран пурне делзе улмайлгердем. Ющине де, тутлыне де. Хамшы бажын еп хамайыплы. Пір хам Эбі де санбегех таза булны. Чунда шемшетчі. Шинземде де манбегех таза чунлы дезе ененетем. Мана шак шул шине шинзем деш Улдалама да, хама улдаланы шинзенченех Шин Шинзем тискер кайық сенжен де Тискергайга, хыреме туды бұлзан, сиврен бұданма, яви бұлзан, немінде керлімар. Он тышманезем земде жүк, вылнигама да дегенмеш. Эдем шактен жері чихыр ұшы чырчун. Бұл шуғышлама, мәлалы хешінчен әмітленсе, хай вали план дұза білет. Бұл не зіпсір. Эдемін пурде бұлзан да тұранмаш. Юлашкенжен ун чуне чап, мұхта вұйтмадыдынат па мұқтава да, хыяллыне шавырсатытсан, тәнчере тебір хақлы ябыла жінжен аснелет. Выл хый жүнінче тазалықпа ажашлыға жуғатса бідернескер, едем тазалық немсанмадыдынат. Куншын выл тем думада Таза жүн жүмінже выл хый жүне тазала сәметленетші. Жүнне тазадаймаш, таза жүна да вараласа хый бек Санзыма хузем тваным. уже, тываным. Шин шинба бурынать. Шин пулышныбе шин телеебе вайхалта дубать. чи чияслы эдем, чи ослы, чи тазы де эдем. Шержинче пурны шурадагане де эдем. Теремебе. Анжахна де аллыне сулса елчеде, эбе калашма чарындым. Эбіде тәнжене шин Телей Телейбей, Күшшілі видер. Тәнжене шин журадаган херарым телейлі. Тываным, епле хайыз шакна анлана мар. Наде жіне бұқса илже де пушне ғусры. Сан хал чуну да жемжелмелле. Пурны шине шымылтайын бұхма да Сымаға малалла ебе. Наде жіне тілінзе бұқыры. Ундан, естемана анланмарын бұлзан, кама қалаза бары бінде? Шин хуйхине, хыйтүссер термен бұлзан, темлі осылы жинда не денланмаш тезе ахал каламашы бұлжав. Тері. Ара, сан шинзене үпкелімелі пызық сылдавақ шук. хал мана каланызыма хузыне тарухуба. Чуну туллашны бешеш дықрын. Эстенчере немінле азап та курман. Юраду вудінже гына шамрықлах пишне булас. Кувыл хывындан келіне. Сан жүрю, урық хуйғыба казылман. Аннебе ажу. Ан візем шинчен. Кітмен жерден күшкірза бірақ Онлан Онланадып, ес хын шидіндім дезе калашын мана. Тен санбек тылық Шыба манын бұлзан телейлер рехте ослырақ бұлыттым. Еп кайык үсірім, Ача жүхнеп санран телейлі ченде. Атте еп тағынза нежінде, аннене кышқырзадық атшы. Ебі юрия югеттім. Мараман атте аллы жінде итса жүретші. Шинзем мін пызық скерне итса жүредін детчіш. Мана атте шапла ажашланы кележетші. Ман ажашлық анне черене ғыраттарны. Е байванскер ланман. Кайран, үссе жидінме бұшлазан, чи хақлы тумдерзем манынчы. Шені моды дұқсан, чи малдан әбі дұғынны, Чи тұтла абада әбі жені. Пұрныш маншын рай бұлны. Шинзем манжутпа пурде лайықта, үрі чунлы. Эс тіріз азырғарын. Юраду вучы мана ир жұндарчы. Тұқырмыш класырағына че Шемьеллі бурнышын ұдарайми илемне қаласа илерттірі болғатшы. Эбі юратрым. Бұл парахры. Улдаланы хер болзай улзан, пур настамар дезі жотланычы. Хуйғыба салардым, шинзене әнен ми булдым, візенжен чун писре. Институдаге ме қадірлендім. Экзамензем дытмага ічен, атте хузана игі хутчен гайза келчі. Херім, Эс манын хақлы скерім, тере юлашке кайза келсен. Эбі унын жән бұқырым. Выл міндері хапсынжықта шелзіреккенне пірреміш худ күрдім. Шапла вара институда да нақ, атте бұлышны бегедім. Манын кувығытыра врензелар матчадымлықта әметте жүкченде. Тагама тавырас шеш келетші. Эбі бе шымыл балла жатым, черенегіме дыры жатым, Кайран пырағаттым. Мана шин юрадушын шунны келешетші. Веренме бұшлазан, еп хам чунданах веренестеген шын шин вірінне вайбақ турца илніне анландым. Анчах унжын врах күлянмарым. Хашпыр жүхне хебірдеттім жеш. Манран тазалыға турца илжеш. Ман мінжін шинімет не турца илес мар? Шухышларым ебі. Кунда хамшы бажын шинзене айыпласа, юрадуба віллям мабушларым. Ман алла гена кірзе үкірі. Выл шиннайненні, хергенні тархтар жамана. жын ача, ача, ача, эбі гені бабалы жиченех евірланны ченде. Эбі наде жіне тілінзе бұқса елдім. Апла бұлзан, хал жын ялауын батне келдің. Из шагында хывна міндері намызай күніне онландыны. Терімебі. Онланадып. Гена мар. Эбі айыплы чиға, ман юрадыва таптаны жину мінже? Мана херген меріш. Ман, мінжін херген мілі? Сана хуркыдартны шинжын, үттізем бұрде айыплый. Еп, ажа жүратмалыне білзен, Килде мен бұл заиртнене курас жазанын ғалі. Атте ұрза ғайры, мына бұл пір ақта қаламары. Анне, Вăл анне жене тискер гайыкпек сиксе Тен жері чиха ярсымақ сембе қыртыры. Варайып санбат келме жұтларым. Ура жене жіклені чен, кунда бұрынас терім. Анне де келешірі. Кашпа ұжылмаду хрымда, сатра, гені бадел Бұл сирен ялда бұрына деккен. Вара, ачана жұрады чен, гені бадын же бұрынма жұтларым. Халі, аттеумінче, ача ашы бұрдезе калама май келнішін хебірдерім. Каштақ вейле депте, каядып. Штагайын, пәчек ачаба, терімебі. Наде ерзе ячы. Шак вғытра пәчек галі варанчы де, шеме ұйтса ермішме бұшлары. Надя ана аллине дытре. Шак пәчекедем, Надя черене шемжетме булыш сангынанде, шуғышлары мебе віземшіне бұқса. Надя ачине шидерме васкамаре. Ангулян емығым, ачуна үстерме пулышы беп сана. Шамрық хайызы, чуну туртны жүре вренме ачуна хамбада хаварын, еба Ачи ечі. Надя темжіншке шидерме васкамаре. Манран ватанать пуледезе эбі візембесі булашма васкарым. Шагын ғышын твадығын иртсе гайря. Наде хыйне лайхрах туйма бушларе булас. Пүлімре вежімзір джаске ви янраре. Гена еп шутланыбек пирін бада келзе жүреме прахмаре. Пача хурыхла. Шавкала үчен ына хамыр бадымырда сайражеш кургала тымбылсан, халевыл кашны гунах кашхе бада пирін бада бұрза жүрері. Ағы паянда эбі ішрен даврынны жүре, візем сетел атшыш. Наде мана манагурзан яланхи бегей хиреш чупса бычыте питрен жуптуря. Санзар абаттанмаш, лархы трах, теревыл. Мана сидел батнелі турца. Гена леп хаганскер, кажакне турил кешинжен илмеде манза кайры. Эбе пушы пуган жине генына хиреш пырзалардым. Ши, мен бұқсаларадын, чавзаран тік сейілчін адемана. Эбе кажығады тұрымда каялла худым. Сиве жывран бушне немін шытна бұлдараймастып шке. Гена кужебе мана чірежеш туйма бұлдараган сымақсыне галаре. Весене эдемчіл хибе калама пуля. пулі. Шавсымақсем ман чірене чиге-чиге гайреш. Вайхал пітсе келчі. Эбі тудана жиртрым. Эзе капла чиган лашебек выжі бұрынма врензе вильзян кайтада, тері Надя. Кугамай ман шинелле пашархан забықса илче. Эбі мар, манын жес келейт, перзе ядым Гена ура Манын ына, ангай дезе ундан тада хывыртырақ хвалаза ярас келчі. Елыжын гына сідел хушын за юлдым. Кугамай кардышни бүліксен бадне духре. Пүліме иккенже шулзан, наде манбай нажар бұрзаларчы. Ял бұрнышне ғынықса шидей местіп теребе. Читлі хригайық пегех ведь. Эбі чын мерім. Наде ман еннерек шаврынчы. Галя, Эзі мұскавра улды жол веренне ғышын шағында мінлі ма бұлдарны? Мұскавра жүхне тюсме жүк тұнзықлатым. Еп шағында жұралны шағындах үйісне. Мана кунда ирекледе канлі табырды мебе. Шу, пәшер, тазат, ұнданы же тұқса жоп. пұрныш тавара. Тамық кринжен бірттек аямар. Құрлықлын қалары Надя. Семье. ачабы жабылзан пұр жүрде де жапла. Хула хирарымызем емде пәшермезір шимеші, шумазыр тұғынмашы, терімебі. Надя шуғы түрі, Ундан пұрнышын чихи три ни булмаллаш киға. Тере шуғышлын. Терес емігім. Манжын чихи три. ни тыры, акны хир. Табырды мебе. Выл мере. Надя, кергунне сан мінле бұлзан да малалла вренме бұшламалла. Шинземав института кірешін вудпек шунза жүреші. Надя маншинелле үлзе аллы бе сүлчі. Верензе тұқсан, үшрен даврында келде таржы бұл. Шук, онбек бұрны жақын ғаймастып. Ой, ұтлада ұтлада кежем маңгун, шул. Бұл асын сывыла сайлчы. Апат шиетте тұқса ғаят, ұбышқа Ебетчен мерім. Вұл жүрден жерден сікседачы. Кәлі, паян клубра пропит интерес рекіну булать. Кай загурат пари? Ебенде темі жегун хама ябық туядып. Хал жүк. Халхара темінле елық тараган Мана шевар ұшса калашмада да евір. Надюша, юлашке вағытра эбе каштах чирлегеле деп пулмала. Убыш куба кайыр, терім. хавасланза хавасланса хывыр тумланма бушлары. Ундан шавындах чарынсадычы. Ача врансан? Теревыл, чи кирлине аза Ачуна хам пахатып. Тебір демеші минутранах наде тумланза тухса кайры. Эбе уша жүре жөмне бұрзалардым да куша хупрым. Анжақ шав замантра пұш шаврынза келчі. Чудах урайне тежерілзе анатым. Ман пүлімре пәджік галі мағырны сазы үлдензі гайре. Эбе не кедім. Пәджік галі тудыбе кіпкі жүмне сәрдензе шимелі жырать. Эбе сәткілендіне хывырт вірі жывшіне тіксе ұжытса, ачана әмгіч хыптардым. Гале васказах әмре, кәленджересе вара пиде вырах чакре. Агывыл шизе дранжы. Кушне ярие хушса ман жинелле бахре. Эбе ун батне үбіндім. Унын ыжы сывлыжы ман биде сәрдензе кыдыкларе. Шак пӹчӹкшедем мана шивыхта, хаклы туйынчеде эбе на питнчен чуптурым. Үчі унын мамык пек шемшеде ожы. Пәчікші Вылынде халех, ага пурныш шӹнгережет. Пячекал кипке ожын шындырмажать. Эбе кипкине хуллен сирзе хурзан, выл чазах шивырза кайры. Вара падара шагын задыраган гитарына илсе сада тухрым. Ман пюрнезем гитара хелекесене менни вижерне иртренде. Эбе күлі херринжи вады емра тунга Урана вылда тұрынсан, гені хама етсалардны вырына бұрсалардым. Тавралық шып, күлі кемілбек тазан елдірдададь. Лилизем мана уды мадуғна шурыге белі херзене аза илдердеш. Ағы пызык карас шывбитне хюрибе шапраде шалалла чымса Унғышын лыпкі күлі жейбе хумзем унғылын-унғылын ері давралла жұпса саланчыш. Аякалла кайны жемін віделзе-віделзе шывшинче балерина бек сарыл салараган шуры лилизем жүмне бұрза, шабынса, вакланса кайрыш. Эбі шуғышсыне гені жүмін жән тардас тезе, кеві хышын кеві суйлама бұшларым. Хуллен юрла ядым. Анжах мансасы, пірреде хамынны бек туйынмаре. Чичечен дуйыма чечеклеріме псанжын, чунжере бахчинче. выл геран бек шунать. Естергерінена, сисрем, выл чулланать, ман чечек пурбірех маря тесне, Видер херлі гурнан, кристал евер хемленче. Упранать хальчунра юрадун иртне тезе, чухенмеш, черелмеш шак чечек нигыжан. Чул чежек манчунра, тыт ална ыраттаре, сувенир бек юлать азельмелех санран. Пирвайхи юрадун, үксе ванна сынаре. Мансаза кюлежи хурлыхлан янраре. Шура лилизем чүхенсе, шүженсе, таяда таядая илчеш. Шак вғытра манхышрақ шымылын бұса келеген ураза сезем илденчеш. Ку гена. Ебі ана темеже пин шин уттинчен де ойырза илме бұлдарадып. Ман пүрнезем гитара хелекезем шинже хытсады жеш. Гена ман шумма бұрзаларчы. Пір сымақ та жын мере бұл. Хул бұшы езем жешчі түреріш. Ебі тұрзаға яшынчы. Анжақ теме кеттірім бұлмалы. Уйық лапсырка емра тұра жізем хұшын хуллен жуза дұқса, пірінші не бұқса күлді. Сатри шыпчықсем юрызене татса шыпланжыш. Ундан гені пүшнешіклері де ман күшран мірзе А мәнлерех келзіду берін бурныш. Манжын үлмар әнде. Эдем әмәчізем сүнзен, бұрынмадыдын бурынмадыдынать. Халі манында шак телей бана кіске небек заилнебех пурынмаллажы. Ку черешін жын ытла да сағалшке. Онбек бұрнышын шуды шуқ. Эбир айыплы марш шапла болса тухнышын. Эбир чәрі. Атя кундан аякка, хамра нигам білмен жүрек аятпыр. Пурнай маста бебі сансыр. Галя. Теревіл кышкырны евір. Эбі мінде бұлін калас тесе шабара ұйшырым. Анжақ чілге темлі евір ябала шақсаяны бек, аран-аран жеш хускалгаларе. Гена мана хулбу шинчен херюлі недалаза илчеде шүшрен, алыран чуптама бұшларе. Ман алыри гитара шыре таңғырдатса үкре. Галя, юраду дурри, Афродита, хыйде юраду мінже вайзыр бұлнышке. Выл савны батне шывер вешлі чулзем жейбе шарран чупны. Эбир унран вейзардара хивара. Ярса пусам çавчуллы сукмакпа ман бадалла. Эбі сана етса иліпте, урузене нехшанда шыржумне періндерміп, гена. Шапла гена, Афродита пусны вете чулземшіне, юндумла думла за юлна. Шав юн вара самантрах, херле роза земюсе чежек шурна. Гена, Эбір ғал, пір-бірін батнелле талбынас пулсан. Пирін ура ерезем жіне, сары шынгырау чедеге шеш ма бұлдаре. Пирін күн жінжен малды де юлман. Пирін хушыры кебер яланлығақ Арай Араебе емыға да юрадатып шке. Тень вұл ына тивіш сірде бөлі, Анжақ иксімір қая юлзатель бұлнышын де, Ямакта айыплы мар. Кажару аныт манран. Гена калаза бдерме памаре, кетмен жерден манағдалаза илдеде, сывлыш мечуп тума бұшларе. Ундан хый жүмінжен хуллен сирче, Тигіс марудым зембе садалла кірзе жухальче. Вăл курынми булсан, эпе ухмаха ерне çынбек пюрнесене хушкаласа лартым, чрене темскер шелзір хессе чымырдаре. Шак вағытра мандельде евіш тура жешене чагак пырзалар жеде, кирлі ябала жінжен васказах вас казах Шуна хускаткаларе, Каллля маллле сиккелере. Унсасы манамалдан чул жіне чул жапсан булаган сазыбек йылықтарулын илденчі. Ундан ташты аякри чан сасы евір яныраса кайры. Куш хуралса келчі. Эбі чешірілзе андым. Вара шав сазы ташта шырайынче. Хамділдех илденме бұшлары. Эбе піррре тепре хыбынза çунса шыр жүмне татчынрақ шипшындым. Мана шаксаза, кунжул пӹтсе килне жінжен хыбарланын дойынжы. Ман юна сырғынза кечі. Ундан черене хыттын бұрза шапреде, пәдем келетке шемжелсе кайры. Тынлав зінжен тем хестерчі. Ман кучумменнче темін курынчы. Вілляріш сикелеріш візем, Эбе шавырына шаврына тепсірліге вешірім. Шудална, манын шүш, кебе сывлым байыбенне. Йымык ман жума бұрзаларна. Вылмана тыма бұлышы, Эбир пір-бірін беш абдынза, кил утрымыр. Тебір күнне ура жіне дадым. Хуллен тумланза мотоцикл батне бұдым. Пыржаны жіне кайса бұхма басқарым. Киле бара, теттем бұлзан тен таврындым. Сыблама сыблыш шитмеш. Пача, түсмеш ук пача. Эбі пүрдеге мерім. Унда ұжы жүрежірен гена сасилден етші. Тюрех күлі херренче, хамын емра ларза канма васкарым. Шапла, чун васкаря. Уразем вара, аран-аран жеш пір бірінчен иртреш. Шак вғытра, еп ним де шуғышла марым демелле. Сатри шапчық юрренеде, де, Хамры жумри хыр вырманинче кашса гайза хавадаган кук-кук Илтмерім. Хылғара пір гені сасы жеш, Сазардык чаплы музыка бегилдінзе драган юратны шинын сасы шухальчы. Эбе кашхи шил хамыр пахчана вашлатса варгашса генене илдем. илдім. Бұл сарлага уйгірземдарық, пір пәчен, шамаллан жүрезі елықны бұлас. Халейбілара сада біргінзе келчі. Варақ хумға требол шимішленме бұшланы сада. Ундан евішсем жинжен сіксянчы де, чекірбек шудал завырдаган күлі жіне ұтканчы. Сад ана пуш тайза озатря. Күлі жинжі кемілі шаржа ярымы бек хумзем пір-бірне хаваларыш. Візем бе шил, балерина бек шымылында веттен жұпсадашлары. Сазардык шиллі планчы, манхылғара сын сансын вилеген ағыш шинчен хывныке вей янрама бушларе. Вайланза вайланза бычы, ундан бұл чазах пөдім шірбетне хуплаза елчі. Шаплаларза гена хамы дыны неде сесмен. Ана гурзан ура жене дыдым. Выл скеркаларе Анчах анжақ Агыш вилеген висес ман хылгара, хыттынрах та вайлырах Агы генын алызем манагдала заилдеш. Кагыре жумне Унын чыри хыттында хавартында пре. Гена чуптуре. Унын вери туди пір хуже мандудана кварбек пешерцетачы. Ундан бенех сивензе сивензе бүчеде, вилеген агышке вищене вайба керлеме Манура хужылныбек лангах кайре, эбі шіреде жырылзе андым. Шак вғытра Надя жұпса житриде, тюрех пиреню мачыр күшлензіларчы. Выл хэйн верялы зембе мана ыдаласа илчі, пушне ман кығыр жіне хурза әзіклезе ерзе ячы. Эбі унын еріз келеткене ыдалашын болдым. Анжақ, алы мері. Таваным, ылтыным манын тенжери қажар! шинным кажар Илтірмебе унын бек учса сене. Надя, ман пұрныш сүнет, уйрылать, хварать мана. Анған зірле бере. Тере гені ұша кайны себе. Анжақ наде прахса каймаре, вăлман уразене ыдаласа илчете тываным, чуным. Ой, мӹнь бұл Мен мӹн шӹнчав терех телесер варайып шыршинче. Галя, аппажым, тюсейр терес шукеп кухуйха. Хыттын кышкырчы Надя. Шак самантра мана тагам пушран шапныбек пульчеде, эбе Тепсер шыдыға анза кайрым. Шубашкара кындырла тілінде шитрім. Келде он жүхне негам да жүкчі. Ебі чымадана тенжеш юрдан дазалны нүрешер женелартса, ері давралабық қалазы елдім. Ағы еді савынышлын верзе ячы. Ебі хапха енелле шаврынза бұқырым. Мишші келедіккен. Мана гурзан выл хаваслын гулза Уба бек Тереклі де патварскер, тигіс марудым зембе тайгаланза ман бадалла васкаре. Салам, Надюша! Таврындыным? Итрехы юзырын. Хый шав замантра ман кушран тепре хыраза бұқса илчеде, чыла қалдыне хебне жекре. Манын выл пықнынчен кулас келсе кайры. Таврындым хамишы, сывлықпа бұрнатыра, терім шүрмаш үтле. Вăл чăлахаллине хевенчен кыларчы. Шаплах! А сывлыхпа, кундан ытла нимде булмаш пулинде ына, тере. Килсе лайых туны, эзі кайныранба сирен кил шыпчык сырдырзай улны сатпеге кечемленче. Ну атя, кер, тере де был, манчымадана йытса пусма женех барчы. Эбир пюрдеге Мешана әбі хамас тума бақ піледіп. Вăл пирен кюржери мар йывăç пюртре, вада амăшыпе бурнать. Аллине ачачух тепсагайне үксе сусырлатнă. Чăлах пулинде çамрăклах ишлеме тытынныскер пөріш ренде ерінзеді маш. Үлтын едем, пызык черелле жин, те чун бирге анне. Аттеше çына час-часах егілдеме пăхатчы. Астывадыпха, шилді манлы күнзенже вылмана шкула арачы, уроксем бітнеделе хиреш пырза илетчі. Унчухне выл хыйде шамрыкчы, юлашке жылзенже вара уба бегех пылза гайре. ғыда выл тыдыжақ пирін бадымра иртеречі. Ман жіне телейлін, е хурлықлын бұқсаларачы. Күшінчен әбі ұнланман хемсем сірбінетчіш. Малдан эбіна ынланаймастым чыға. Ынланма бушлазан, унран кулаттым. Пір қынық қынықса жетнескер, эбіна час-часа күрендерме де бұғатым. Анжақ бол, немен жүхілде шеленмешчі. Кашхине мана институт рангылар не білсен, анне салғулланчы, педех маре. Атте вара немен жүхліде кымылне пасмаре. Темехмар, Тебір институда кереден. Халі ачақынаға тері бұл. Шавын жүхне шак ачан кікіряйінже, ачи чун жінжен, выл паллах шуғышламада бұлдарайманынде. Прехинче пірін бада галя келчі. Ана күрзан эбе калама жүк хібірдерім. Хам йывыр жүренешінжен манзах кайрым. Пүліміре шеш чухне, әбі ана пәдімбек калаза барас тезе темеже хуттасыма Анчах шине бұқса елзенех, чілге бешін жисымақсем ташта кайза жұғалдыш. Эбі она неме ман халі каладып. Неме таман юлдашсем батне елзе қайрым. Хамын шагынбек аппа візен візенюмінже мухтанас келнетші. Анчах ебі ішсе өзірлінескер, галіна күрендердім шешмар, намысландардым киле житсен, галі жын калама жүк хебірдерім. Унын хергензе де тесесе бұғаган күжу мынжадыма мана ұтлада ебір бұлны бөлетші. жері, чи телейзер херарым ебі. Нигам да савмаш мана, хурланза шығышларым ебі. Шинзембебе, чире çуннă саман сенжеде хаваслады хаваслады даттым. Шеле терес келмешчі хама. Чирерине шинна білдерме хыраттым. Тенчере хывын суран ба жеш пурынма ма жекен. Эбе темеже кун хуши ништа да духмарым. Кеске кашсене пахчари хүжіре пәтчене хларза иртердім. вас, хамран ыйтрым, темеже хутченде. Ответне тубай марым. Акы піркашхине хюмелешленже Миша сасилдензе гайреде, манчунри азап кыштах шемшелчі. Манын хама херхенеген, саваган шинумменнче бур азаба калазакдардас килчче. Эбі сиксе тыдымда, Миша бурнаган печек пӱрт патне тапса зекрім. Миша хымазенчен çапса доны пуган шинче ларачы. Мана курсан вăл урашине Эбі Эбе унумне шидеспе тагын заюкме тытындым. Миша мана алыран тытма Эбі Эбе пужаун ккыгыре дайса, пәчек ачабек мағырдым. Миша мана жүмнелар тірде мелзірін пушран шылза елчі. Манын чере пірре канышлын лыпланчы, тепре шыне вайба ыратры. Ну, тада мен жендемеллеға, лыпланзам, надёша тере Миша пуржин да калаган ахалсымақ сене шеш каларе. Анжақ сасы вара. Халичень манба кунбек ачаш сасыпа нигам да калашман. Лыпланзам, Надюша. Пеледеп, сана халпиде евір. Анжах хуйха кушулібе мар, кере жубеже шіндерме булать. Пажылдатны евір каларе был. мен біледенес маншинчен, хыттын ытрымебе. Піледіп, таваным. Пурнете пеледеп лыпканкаларевал. Таваным. Шаксымах мантывынны чуна шемшетсе ячы. Таваным. Мендери хаклы бульчевыл маншын. Эбе пужа, меша хулбуши ишене худымда нимчене мезір чытрерім. Пиде вой войзырын дуйрым хама. Иртнезем шинжен манзагай, пуласы шинжен шутла, тере меша. Эбі мерім. Вылмана шүшрен жыл илтеде. Мам чун камын булзанда, да, манжын баян, хамбурны шри чи телейлі Пожалда тревал Миша, мана тываным дерін. Апла булзан итлеппін, тавану галаныне. Эбі, ача кедетіп. Миша манзымақ тілін мере, Мана жүмін жән тертсе де ямаре. Едем жіне савынза кітсейлет. Еспур хурланза ерзел арадын. Мін ленамыз марзана шағынжын. пұрны пурны жүнді тіллебізен батне үлзе бұма бұлы жағане. Санын чи живых ну бұлад. Сана шағы савындармажи, Çаплах лыпкан калашры Миша. Анчах унашы мана юратмаш, перзе мебе. Хый ачине юрате. Апла булмазан, выл эдемжен күшілдік саларма кирлех темар, тере Миша. Эбі еме чарындым. Миша, эбі хам евір жүреніне пір сана каларым. Ун жинже нигам да білмеш калазам мана. Каязиман унашшы батне ыйтрымебе. Миша жекчен мере. Эбе хам ыйду айванла иккенне шавында ғыннан Нигам да білмеш дедін. Эбе ун жинжен эс таврын занах білне. Ачун ашшы батне каязыйдыва. Санран терес нигам да татса параяс шугінде. Эбі мін қалайып, Эзі йылынза ұн черене ан жака. Чере шаққаны бе ужылмаш, тере миша. Мана унсыма гызем шуғы ажыш. Миша, еп міншін телей лейзіржі. Ман бұрны шурмаран Тері мебе асын зывлаза. Езі телей лейзір мар. Санын унбек шутлама немілесіл дауда жоқ. Тенжере эдемін күжі курзан, аллы ури терстегел бұлзан. Выл шак вғытра хын, әлік чылақ пулна аллы бұқса елчі. Шин ялана хилемлі, сывлығы бұлзан, телейлі. Ебі ажаран бақ алы бұқса гүлен аттым. Халяу, шүр жул больницыра евалан завыртны ғышын, алыллы бұлдым. Халь манран телейлі жин тенжере де жүк. Үті бұрде манран келет. не был эдем хай жине шанса, тұрышса шленінже. Тебір күнне вырзарнигун аттебя не келдех бүлжіш. Нихшан да, әмірне де манмасты беп шавгуна. Эбі евіржін немалдан малдан анне азырғаре. Выл түрек келбек кавагарзагайры де, Нимен шарламазыр хышлы буган женеларчы. Эбі она ебадас тезе темскер пышылдатнычы. Халя астумас тап мен галаныне. Анжа хамын алура пір вежім чатрері. Тебірдакран атте ат тедес хушинче Че хушинже чей эшселараганскер аллинжи стаканне трил яшшине ывытса ядеде тегерванжыгезем урайне сирбинзе саланжыш. Вăл, шымлы алдунине хупласа дыраган кепе çаннине туртсахы барса, анне патне урза кайнă пе кутса пычĕ. Кердями! Пірре сак кунзыраа шитмен, тебір йыдами шывырласа, ман биде кіші шелерін. Ушынны сазыба кошкыржы де аннене шапса ячче. Эх! Міндері құружытчы жақ вғытра. Анне урайне ұвдан загайры. Атте она шүжінжен сідірме бұшлары. Эбе вара чыдаймарым, унбатне ұткын забырза, аллыне ярза тытрымда, она юнду хичен ширтрым. Мана білер, аннене ан деген! Кышқырдым ебе. Атте тарықныбе херелзе гайны күжібе, манжіне чискер гайкпек құрушын бұқыры. Шак вғытра, алы күжілза гайрыде, Пүліме миша кірзедічі. Сана мен керлі дада, чолақ, сіксе үкірі атте жіне. Санран Павел Иванч немде керлі мар. Тереде миша, атте аннене шапмаша клен бұрзады бұрзады тре. Аттен аллы самантра хузынчы. Чухларыны ман чылақ ал вайне, тере миша. Кунда эзе мар, хирарымзен санахы немелле. Надя күн жүлі күнбек келзе тұхнышын амыжы мар, ашы, әзі айыплы. Мен тискер ғайық пе ғайрын. Надин убышки бұр. Убышки. Шта был, мен жіне пілмес деп ұн не? Қашқыр жатте. Пур, ғырана хұнбат не терімебі. Миша аннене шерден дыратса диван жіне лартры. Ундан аттене хулинчен жабытса пахчана илзі тухрря. Пүліме иккеннь гына юлзан эбе анне умне бұрза жергөшлендім те ун алыне чуптурым. Чун пылғанжы. Анчах күшіл духмаре. Анне чәнмере. мере. стена çумменнче задраган галя ашын сыну кешене, күжелмезір мезр выртірі. Евір күн аран иртірі. Тул шудылсан эбе кирлі ябаласыне сумкана чикрімде, кардышне духрым. Тухса гаймалла жак келден. Анжақ ұшта, хош енелле утмалла. Білместіп. Әнер аттене убышка бур Шта ман убышка. Геной Уншумне халь чул бек кайса çакăнаси. Анчах штавыл. Ман чре кӱтсе килчче. Пусма тем шынгырдатны сазы илденче. Эбе шені хышне бұдан зададым. Кардышне атте тухрре. Вăл сăнчырды йытта сылдавзырах пырса тапрре. Леже йынышса евіне керзе бұданче. Пур енченде едізем хубырлаза бұрнашы мана. Пур Штердем шидердім, ау, пірами мінле тавдуре мана юлаш кінчен. Чазах аргишинче ажайытса келі. Пықса шидіндерні де харама ятлаш рәдде. Шак вғытра шенекрен анне духры. Уразасы пусма жинчен анза кардыш енелле гайре. Языштага ядында да, кышкыр жатте. Яла, анне батне гайза келесте деп Надина да унда илсе каядып. А мәлле, херюзене анню батне кужарса пәдерден екен. Кайыр, эзіргайзан хулара иге ама йыды чаге. Терятте. Анне утма чарынжы. Тивіш Сан Санчынақта йыды зембегіна бұрынмалла икен. Тере бұл. «Шүш шурал ичен пірле бурын заир тернегі ішін Ав мінле числадан мана. Ку ман йыныш. Эбе шәне хышинчен тухрымда хабат патнелле васкарым. Кайыр! ман чун шине ача ұрық кунда килсан кер. Паяндан бұшласа санын ажу шук! жауыл мана. Эбе чын мерім. Автобус шинчен анзан жін мануразем малалла удашын Эбі пірбі чарына-чарына дыдым. Хама шағында илзе келіне шул шине шабрына-шабрына бұқырым. Анне ман шине пыжырхан уллын пұға бұға үлчі. Лыпланзам, ачам, сана хумғанма юрамаш. Тада шул шинче тем курсадырас боле, тері бұл. Ибір малаллах отырымыр. Мана галіпатель бұласы хыратры. Мінле бұға зон көженжен, шавынбек ұйрылны ғышын. Ебір келхушыне гірзінех перехиріш куга майдухры. Выл анне негдала заилзе шүшінжен, шүрімінжен ачашлары. Мана візен ве кулышла дуинче. Иге шур жүшле херарым. Эдем шаплавадылма мабушлана ачине де пічік чухне хибегех хсаватчы. Тілін мелле эдем чиринчен, шуғышларым еп бізем бұқса. Ага май ману абычы. Ун бичі шинчи савыныш шавындах шухальчы. Вылман жіне хак панын пықсаилчі де пюрдечінчі. Хевел каш енелле сулынзан, шывындымда анне хистенебе ужасы бұлышпа пасывлама сада духрым. Ширлаевы шизем хушинчи чечексен илеме маре, чере чул бек яныбек пре, Эпе чунданақ галына кетрем. Куга майба ларма ытла да салгуллы бүлчі. Вылман кашны хусканова вишсе, курайманлық папахнын дойынчы. Мін дуны пшак карчыка. Уну мінче мінлі айыба кедем. Шухышларым еп сатри сак шине бұрзаларза. Шак вғытра күл херрине анаган шул шинче ураса сельдензе гайре аржин уразасы. Небі түрлен зелардым. Кунда мінлі аржин жүрет ха, тіліндемеп. Ак уразасы шивхарзақ бұчы. Ку темдезенде галі качче бүлі, Кедет. бұлзан галі кіжек табырнат. Выл телейлі бұлдырчы біре худ. Абыштадел ашы еккен бізем. Чынақта. Кунда юраду жинжен шеш калашмалла. Тинех галін катчине курадып врач чыға. Ебі шүзе дүрлет келезе елдім, шак вағытра манума гена жа. Гена? Ак еплегіт мен жерден болды бұлдымыр. Терімде еп ұра жіне зікседідім. Ана ғдала заилме алла дасырым. Валкай алла Кумана тарықтарза яжы. Пір-бірін жен тарас тезенде шыба тіл бұлдарат пире. Ларзам, пирин сағалақ мар. сымаға малалла Гені лар лармаре. Мін жинчен, ыйтры сиввен. Пурны шинчен, ебі, чіррегене евір. Мін калашмалли бұр пирин пурны шинчен. Сан хавын шабу, ман хамын. Унза сенже пырбек сивілік сизінче бегех мар боле, сана саначун амыжы бұл махатерлене деп. Гені чітрен зейлчі. Епле майба кунда келзе шакланны езі, тілінші Гена. Куга майбат не хынана келдім. Елена Сергеевна сан куга муи? Тепчері Гена. Шапла, Эбе галі буладып, бұладып, терімде мүйін мыйынче дала елдім. Вăл маналла темрен хăранăпек сирзе ячче те каялла чакре. Çак вăхăтра çивăхрах мотоциклса сильденсе кайрре, Гена шардах сикре. Эпе калле хун чумне çулăхрăм. Пахчаран тухаган алык енелле пăхрăм. халь галя хамыр бада чупса келесе кеттррм. Алык сасси те пульчче. Кешех галя пирен умма жетсе мотоциклса Ага мотоцикл сасси Вăл Хыттын чихына-чихына илчче, ундан сад çумменнче тăкырлыкра тузан чекленчче те, сазы хир йеннелле хывырттын кайса чухальчче. Гена çав сазы йеннелле тапсасы кесле хусканса илчче, ундан сак çине пуне пушне алли бедытрре. Сарымсыр çуралне тем. Хам тыван телейне те таптамалла булсан, мӹнжӹн çуралны хаэпе. Галя. Хал немек келенмелі дешук, візен пір-бірне юрадашы. Эбі візен хушынжи чул стена. Ман шак самантратташта, хаманигам білмен жіревішсе гаяс келчі. жын алы гурлы кашцанах кугамай шагын шинчен каламары жи. Тен хал тараста чубас. жын білдер білдермері жи. Шук. Галя курчы, курчы бере. Эбі унын шымылутты неде илтрім, халь чакнын усы шук. Мін була сыпул чэнде шуғышларым эбі. Кужа кушулі дульчы. Гена мере. Те асын зывларевыл, те кушулне нешатса запланчы. Ундан тюрлензелар Мен Мін дывастеден шавна дуеппин. Чармастып. Халь манжын пурбіррех тере. Эбе килгене лет ангылдатса утрым. Пусма умне житсен анне тем каларе, илтмерім. Пусма умменчи витререн шывыса эшремде гале вырыне жине кірзе Унын вырыне үде пішертрі. Эбе темінде бір шуғышлаза гале Инде Інде тюбене кваксан шапре. Хевел йывыш певеч чухлых барчы. Мотоцикл засыне гітсе илейместеп. Кугамай ирхя бат шимеченче. Эбі сынран үкнене күрзан, анне хыбынза үкре, вылмана шавындан эмеліштерчі, хай вежім зіргалі нагетре. Курмазырақ каймалла булатшим. Ашта жүретші абыржа, чи? Ун засы чытрері. Кам кунбек пулаган марчы, нимгаламада да білместеп, тавырчы кугамай. Тем ингек келзе тухман бүлде, шаплах пыжырған жанне, хай чүре жирен бұққаларе. Тень выл тракторба хай сухалать, хыш пір жүхне трактор исен мінде бүлін келзі дұқсан, выл візем вірне Хирде Хирдегінде выл, хиргаеге, тере кугамай лыпкын. Анжа хуншине бақсан, чуне шунны видерех курынче. Галя міншін келе таврынманныне эбир кугамайба иксімір пит ландымыр. Анжақ күн жинжен аннене пілдермерімір. Анне кугамай сымахесен планса келе бұштарынчы. Манахал кугамай гына мар, анне де жырмандарчы. Ман пітчен булас келчі. Хам күні хуйыға шинба байлас келмері. Эбі анне бесі булашны чухне, хама хавасландытма аран бай Анне кайзан кугамай хам шине бұхныне мезер, сада духса утрым. Прех хамаваллен ништа да вырын тубаймарым. Галина аран кетсейлдім. Хапхаран герзіне батне чупса бұдым. Выл мотоциклне лащумне лартреде мабыр задыча. Ана ман манжыре шурылсақ кайре. Он күжі пір кашрақ бұтса кені. саня шуранға. Вұл тудырне салтырде, пүші тавра шихны шивіжізем, ик пек шүрімі жіне үкреш. Вұл тудырне лүджіргезе чымырдареде, ташта аякалла бұқса илчі. Эбі анағдала заилдім. Вұл веттен чаттрері. Таваным, пыжылдатрывал, манағдалаза. Мін калашын бүлчіші вұл мана. Манағдалама епле халши дерчіші. Эбі шакна әміріне де Каля, Калі, чирлерінім!» Щук Шүк, ман ним дегратмаш тавыржывыл. Ман сывылық ширіп, емігім. Эп халичен немін бечі чирлесі күрман. Ан гулян маншын. Ку ахалшеш тавырчывыл күшне тартса. Шта бұлны тіп черемеп Шак вахатра пирен бада кугамай духря. Кашхине шумрай не бұлдым. Тереде галі кугамай батне чуп Ана Ана пәдім чуны за тем бұшылдатря. Кугамай ман жіне курайманлық бабықса илчі. Эбе ландым. Анжақ малашне мін не жеш білмерім. Ага, ман ача шуральчы. Шывар дипселарны бес сымақ ченей мезір вырдадып. Гена самақчыне сегіде деп. Выл чынмеш. Ачана шитті бечергезе ман жума хуче. Эбе он көжінжен бұғашын бұлдым. Выл күшне тартыры. Дан хывырт шабрынчыде не жума Хер жүральчы, сывы, лайы хача, тере кугамай. Ман күшран южы тумламсем тапса духрыш. Әзі кілеме пулмаре кущуль, хыйтілінех те юхре. Эпе куча хупрым. Херача, Ывыл бұлзанда дахчы, халі оның еп мен күрніне күрас бұлать, еп мен дүсніне Ман чунра темінле сиві туйым ешылдатса илчі. Эпе ача не дуйрым. Мен бұрвы я бұқса да, ача не тенгерзе бұқрым. Унсынне курсан калех миндер жіне үкрімде куша хупрым. Иргенне бе кыштах телерзе гайныскер пюлі малыге бе бұрандым. Манбада кугамай кыштырдатса быча. Наде, ес ачуна дермені, шидермени, жын выжі база пландарадын, тұрзаларға тере вылмана хулбы лезе. Ачуна эмірт, унзырын сандра амыш туеме шуралме. Куга каланы терезех пульчче. Ачана шидерзе выртарнық ман бушран, узал жуғышсем, ташта тухса жуғалчыш. Шта бұрынмалла. Шага жеш мана каныш памаря. Анчах мінле пілдерез генына уначи маррине. Намыскына мар, шөррбе анла жас пулать. Шавғытрах тебір жуғыш чунакышта хлыпландарчы. Кундан аякка тухса каятып. Геныба галя пірлешчір, ебе візіне канзерлемеп. Ачана курсан унашы гена марине галя шиінже хынлане. Анчах галя чуннянлан ман иккенебе. Пәдім үйтпебебечі трере вл, гена ачашіне тингерзе бұқны жух. Шабзамантра хамын айыбын, мұшқылын йывырлыхе галіна міндері азап күніне ынланза үлдім. Кунзем ертіріш. Ебі шаплах келе табрынма васкамарымға. Пуринчен итла галеран уйрылса гаяс келмері. Анжақ бұл хай берінден ұйрылма маскаре. Піргашкене мотоциклне ларцан, бұл пүрде кемереде. Эбе нашырама сада тухрым, унда гурса, күлі херрине чупрым. Галя гена чәршешінже бұртыне азырағазан, ман чіре кайре. кайры. Шук, кебешу ереде бұл мари унда. Унда пача хурхи бұлчы. Ебі бізем батне чупса бұдым, Галіна ятпа хулленчендем. Бұл немінде шарла маре. Гена салхуллы хемана пушшы хыратса Эбі галі жіне үкірім. Мін галары мұнайы бұнжуқне астумастып. Вұлман ба пір сымақ мазырақ уйрылчы. Эбі шүше тыпылдардым. Хурын айыплы бұлныбек ұн хуппене чірнезем хабынзака итченек чірмелерім. Эбі халичен лачагаллы авыр тепінче тапырдатны. Унди сивілікпе манчун шынза күтіне. Шершинчи чын-чын юрадыва әненмей бұлны, Эдем чирин тазалықне шанма бірақны. хам кығырақ хам чабадып. Унда мен бұррыне бұлдар илешін. Щук. Пурныш пус мидырых тепсірліхрен хабарма кая юлман ғаебі. Шүлелле хабарады бах. Энен, Галя, хабарады бах. Кышкырдымебе апады принедылаза. Эй таваным! Міндері лайықын ланды мепе, пурныш мінекенне, чун тазалығын хватне. Галина пыдарзан, эбе унын ябалы зине тытса, тунгада бек хыда-хыдалардым. Перернирцень, юлашки худ галята прижине шуры лили заходам да, келе таврын мабуштарындым. Шагын ғышынебе хамын телее нихшан да пужы дура шырамып тезе туба дурым. Шук, эбе тек пір минута да за сая ямастып. Пурбірех, мінле көшел консерваторие консерватория кредебех. Хамын юрыба, шинзен чунезене, пурнăç вăйне, хаватне, чунта чунтазалăхен çуды илемне вірсе кірдес тесе, пӹдем пулдаруллыха пама тăрăшып. Нади келні кашхине, эпе хама юраду пиллене йыве жайынче малданхи худ чигар кăтивертсе туртрым. Шӹребех сатралардым. гале ман бадабы маре. Шуғышсем тілі баллизер патражын жүш. Візен тіліне ерне бі хам айланаймарым. Тухсадарасчы. Анжағышта, хамын жуға шуғатырым бұлзан. Надин кеше хача журалмалла. Епле деріп дереп хайбы галіна ачаманын мар дезе. Эбир Надеба мар бұлінде арлы арымлы бурынны. Шураласақ кетмелле. Тень вұл чăнахахта хамăнах, кам білет. Мінле хирешлен пулнă же пулман десе. Йымăке. Эх, шыпажым, міншін малдана хаппышы бетел марын жимана. Щук. Вăл мынгамылыскер, çунса вилсен те ман енелле пір удымда тывас щук. Апла пулсан, эбі надиран ништада уйрылай мастып. Андив, зем пірле бұштарынзан, галі жіне бұқсады бұлін савынам. Черем, юрада адып кезе кышкырны сымаға, шинумінже, таваным дезе калам. Кәш пұлзан, яра куна үзір жин бегертерні ғышын, эбі хамын чи лайық ши Роза чече келсе, Елена Сергеевна патне кайрым. Вăлмана кухнератель пульчче, сюриккен сывлăх сунчче. Эбе ăна пірігі сымақпа, хам міншін келіне пілдерзе тебелелі ертірім. Вылда манба пірлех кече. Надя роза чечекне хайне барать пуледезе, інде хиреш чупса Анчахе бена Галя сидели шинчи хрусталь вазына лартрымда, хам Надя жүмне бұрзалардым. Эзір шитінзе шитне жінземінде, не хывыр білір. Сирен кіжек шіне жинда мала, тері Елена Сергеевна. Эбі надя бірле бұрнас бірге сыма хускатсан. Надя ажабек хибірдезе үкірі. Елена Сергеевна жіне майлама бұшлары. Әнде пурде хадер. Эбе кісері ұлтын жүрезіне хыттын шилілін жамырдарым. Мана телей бама скерзем ұшшын чынгырдатса сас бачыш. Галина кадет пірі, тері Елена Сергеевна, Надя пуганзіне седел давра вырнаштарныне курзан. Кетмезір, ман пірден бір аппаш кевіл, тері Надя. Шак вағытра алық яре құжылса ғайрыде, пүліме ғалі дұчы. Выл керен кебебе, хырақ шивече тулли кәгірі урлы евірі нұзын Те Хай шүрімі шүрі Хайвал шуры туфли инжи Алынжи зеге жа кывар бек ялгышса шудалать. Эбіна күшран бұқырымда, чырем шүрілзақ кайры. Күшесе мұнын теп сыра бек. Візінче чүні тұллашны күрінат. Анчах вылжакна пір хускануба да сестерешін мар. Надя анахиріш чупса бычы. Салам, Гена, тері галі ошын, емікне пидінчен чуптуны ішін. Унын засынче күрені де, чуне әзіклені де нім ним булман бегех сидел хушыне ирцеларчы. Эбир шинелле пушлан малды пурныш ячебе черкеші Ундан эбе кісерей ылтын да, наде бүрнене дұғындартырым. Шак самантра галя келбек кавагарза гайры. Эбир каллех черке етірмір. Галя черкене туды батнелзі бірзан, эбе онын туды палырмаллах чаттреніне азырғарым. Вылмана кушран бұқсайлчы, эшметочы де хрустальчы декне ширтсаватры. Кажар артывансем. Мана шемрік черкелек нейкен? дері Оның Унын сасынже ажашлықран немін немінде илден мере. Эй, шыржине телейзір журалны едем. Мен жүхлі вайхал санра. Сан таза кығырунда. Мен дывын, шымрік черкежешлек крежавзана. Эбе шемрняна. Санбатель буласа шанмазыр. Галі пірінбен майлар маре, правление ешетмелі десе тұқса кайры. Анжахе бевіл күлі херрине кайныне чунбақ туйрым. Келеткем сідел хушинче челарче, черем галі бабарле сатра жюрере. Манын шене хаваслы бурныш пушланче. Калех надеба пір бүлімре бұрынмадыдындымыр. Эбі онын кашны хусканым незынарым. Унра галіна гурмадырышым. Анжақ, галіна аза илдереген нине нимінде кураймарым, тубаймарым. Выл частязах галізем батне кая гаяларчы. Мана шағы жеш кирленде, эбі де унба бірле каймадырышым. Анжақ галі килде да сайра бүлчі. Эбі ана тесе, ирхине кывак шудыбах выл иртсе каяган шулшине тухсадыма бушларым. Выл бам манумра нахиртсе каячче. Чӹнмешчче. Пужебе сулса шеш сывлых сонза хываратчы. Кашхине вара эбир надеба хызем бадынче не білсе, келе юрьех шырле тень даврыначчы. Тюсме щук чун, тулажачы. Эбе çак ккеске вăхытра, хам галязір бұрынма бұлдарайманныне. Вылманжын юраду мар. Пурны жымда бұлныне пәдем чунба анланза елдем. Галіба курныштын саман сенче эбе шухала-шухала каяган бұлдым. Галя вара манран вайларахчы, хыйне яланах лып кыдыдаччы. Кужеште марға. Вăл пиренбе калана вхытра, кулма да, шутлеме хал шидеретчче. Ағы ебіна пәрерне күрманынде. Манын ме бүлчі, ұйхы бешірі. Піррехінче Галя улықра уды зем бәдін жіне білзе, ұнба чималдан тіл бұлны костюма тұғындымда шаран кенелле ұтырым. Ұтырым жеші, чупырым. Манын часырақ ғалі нагурас келчі. Пәдім ял шамрыге улыхра. Ағыш пек шурыге беллі херзем жебі ғалын ашырарым. Шамрыксем мана хаваслан зывлы сунчыш. Шүйт тугала зайлжыш. Анжа хебе візіне хиреш калама сымақ тубаймарым. Авы, лере трактор загайны шулзагайны шинче галі дырать. Керен кебе бевіл, шарабужын. Эбі ұн батнелет алпындым. Галя мана курмыш пулса тебір май шабрынсадычы. Эбі шивхарне курзан мотоцикле патне утре. Эбі темскер скеркетсе пір лапсырка евы жайне бұрзалардым. Каш пулзан, уды жулса вечер атпа улыхра вечір бұшланчы. Колхозниксіне саламланы жүхне, ебір галіба юнажар Анжақ Анчах пирін хуша зоотехник керзедече. Эх, міндері кураймар мебе жак самантра шав вады хузаха. Вăлгалю умменнче хуражипе капкаланчче, юзанчче, Шавна май манын сывлыш пӱліне пӱліне келче. Эй, тивіш сірскер, эбі кевеше деп. Эбі галізір бұшне нигамата курмарым. Кужым пір онашеш вечімсір ерлері. Малдан колхоз председателі сымақ каларе, ундан шамрыксем тажы юры бушларыш. Ваттизем савынышлын калашреш, шутлереш, хыжызем шамрыксем бедашларыш. Ага вальс янраза Маналызем хайземех галі енелле зылнычы. Анчах шав замантра Аркадий пирен мабырзададжыде, бұрзады жеде, галіна пилеген жендетса тажы гарды нейлзі духре. Манчуна кебежу бар шіленбек сықса Шак вағытыра мана Надя аптраны жинжен бұрза жүш. Эбі галіна жырарым. Выл манчине бұқса үлді де мотоцикле бәтне Мотор Моторшаве вальске вене хуплаза, керлезе гайре. Эбі хыжалды ларгы чине бұрзаларзан, галі машинына шул зірек ял енелле хываларе. Мотоцикл сиккелене май, эбе кыкырба ун шурымне сәрдене илдем, Шавва Шавыда ман келеткене вăйхал кертірі. Эпе самантлыға хамын хурлыхым шинчен де мандым. Манын чапла пір вешімсір малалла, хамыра нигам білмен шерелле, пөдем хуйха-суйха хыжала хыварса, ташта тарас килчче. Анчах, пирин шул ытла да кеске бүлчі. Тебір минутран эбир ғалізен умне щитсе жарындымыр. Эбі Надяна бұлышма дезе, хаммін дума бұлдарныне пурни де дурым. Шуттен жене хирача келче. Эбі шывын духны жіре, галя пюлімре шукче. Кардышынже моттор жаве керлезе гайреде, эбі чупса духны жіре, выл урам Эбе гале Эбі галя каллех кайны дезе, Шулзыр мӹнзір унда чупрым. Анчах вăйăгардинче ына тубаймарым. Пӹрерне иртрре. Эбе çабах галына тел булмастып. Лайхынланадып, йывырына. Шавынба вăл тул çутличчене хире тухса каять те, сем çрлешеш таврынать. Манын унчунне нимменле дегратарас килмеш пулинде, хам кашни самантрах унбатель буласа кедедіп. Тел булзан, хал зарланза гына юладып. Ошра чәрі бурныш вайы сүннін дуынза гаять. Сиседіп, он көшінже вэри юраду жунать. Хурлықты білі айын шиын жаврын керлеть. Шакнавыл чунне хыдарзах манран пыдарма дырыжать. Наде галя пюремінжех пурынче, Эбі на хам бадыма илзе гайма васқамарым. Вырзарнига шапла эшпедердім де, хама илердеген чүреже жіне темеже хутчен бақса илнігі ішін ура жіне дадым. Урамра моторзасы кірлезі гайры. Галі тавырынчы. Ана гурзан алура веттен чітреме бұшлары. Темеже минут ирцен эбі наде батне каймашутларым. Пүлі малық не ұшсы арзан, мангужа түрек галі күрінчі. Галі шеш. Вăл Надя уривешшенче ларать, жіне шуғышлан бăхать. Эпе хаммменн шенгилнине çавындах манза кайрым. Ундан сывлăх сундымда, та Надя кăкăре çумменнче канлен çывырса-выртакан ачасине Манчыре пірре савынышлан тапса илчче, тепре çурылса каясла ыратрре. Ача тагама илдернен туйынче. Кама! ыйтрыме хамранхам. Монголзенни бек сарлага пить, хезек хура куш. Тем хура шуш. Манын мар. Шеше бек тирже мана шуғыш. Эбі Надя сине шиллесін бұқса елдім. Надя емеш. Куже типпінде хаярын ялгыжать. Туды чатреть. Санын мар. Санын мар! Кышкыр жывыл пузырынжық сазыба. Кайгундан, біре, пір-бірінбе шихағанны немінде жүк. Үлтірмебі оның засыне. Чунра тавал керлезе хабарчы. Мен жән манчуна табалдарза илден. Сивен үйтірмебі. Шабы хытра, Галя көшінче ұнланмалламар шуды ялғышы. Эбе алық патне васкарым. Шагын хыщын кашны удымрах галя батель булашын чундым. Ожыда лыпка каш. Эбе күлі херринче ларадып. Ага сатра гитара сасы. Ундан хуллен юрланы илденче. Галя. Эбе яштах сиксе дадым да унда васкарым. Чун чупре. Анжа хура шихланча. Тунгада шинче галя ларадь. Эбі тигіс марудым сембе унбай жар бұрзатадым. Калас тені сымақ семчіліке жіне келмеріш. Чун күтсе келчі, эбі мағырма бұшларым. Унын ал инде гитара шыре дұқса үкіре. Эбір чәрі. Адя кундан аяққа. хамра нигам білмен жүре каятпыр, перзі ядым эбі. Бұл чын мере. Пурнаймасты бебі сан зыргаля. Кашар мана, манзага иртне шинчен. Ебун чухне хама шагынбек пызык юраду кетнине пілмен. Калех елінді мебе. Гена, кунда Надеда, эзі де айпламар. Анча хале эбе сана билеспек бек да, санба келішме мастып, тере гале шаппан. Палла хунын ман валесы маре. Ман азабым темежі хутта Епі капланча. Эпітек жіне пахма бұлдарай марым. Кварбек тазаскерне хам жүмін жән хуллен сирдемде сатран тұқса ұтырым. Тебір күнне эбі хама чирлі бек тұйрым. Маде батне гайзан вылман ба немінде калашмаре. чы бұл. Эбе ұшы чүре мотор моторза сейілдіне сегіт сыларадып. ленжі. Ағы мотоцикл шивхарны қылғана келзе кечеде, эбе чигар адым. Хам пәрвежі мех чүре жирен бұқырым. Галі кардышне кече. Мотоциклне сарай умнеларца пусма батнелле утре. Эбе шак вғытра ех, Елена Сергеевна бахы тынгалашрым. Галя манзаса чарынзадачы. Ундан хуллень чирлі жин уттыбе садалла кірзе жуғалчы. Ағы бұл пақча алығы бәтне житріде сулынза ғайры. Эбі піррен Надя жине тепре Елена Сергеевна жіне бұқса Ал Алыри бируза те тепрене жыртсядым. Түртрен жұпса дұқырым. Галя ебі күлі дұпырым. Вұл пӹтӹм келет кебе шыр жүмне лыпчын завырдатшы. Эпе çивхарма бұшлазан, бұл тамақытланшы. Анжақ çавындах каялла те жрылсе анчы. Эбі ұнбат чупса чүпса бұдымда ана азырханса йытсадыратрым. Вұл кывар бек шунат. Галя, мені ирадать санын. Ыйтрмепе унран. Вұл хурлăхлан кулса илчче. Чун ырадать! Гена, Мен даван. Унран юзан малы емел, нигам да шухышласа кыларман. Тереде сасы шәтрі. Эбе уны алдымар марнеды бахрым, тапны сізін мере. Вилим хайнирған алыбе, ман савны жағдаламатын ине сесірмебе. Бұл сарымсырскер пірін умрақ ташлать. Ага манна чупса çитрре. Вал тюрех Галі кăкăрешине үкреде ăнагдаласа макрма пучларе. Манын алысем лышта хусынчш. Эпе Надина Галі чумменнчен хуллен сирдім. Шавсаман шан нихшан хинчен те ытларрах кюрендім. Манын Галі бажеш пулас килечче. Надя хыйне аппышы çумменнчен шиллен мере, ăна урисенчен ыталаса тытре. за макрчче. Шакса ебе таванла юраду кәне нихшан хінчен де ландым. Галін дудесі келезе илчі, вол темскер каларе, сасы илден мере, хой тіл зірін ташталла герчі, ундан лышт кайреде. Тек хускал маре. Манын күшшүлде духмаре, эбі галін хура жүшне пір зіршыл жашларым. Пәлет херенелле бұқырымда, унды пәлет таткізем юнба пәвенні бей керелне. Шак саман жын тінже, кыварланза, ирілзе келнен дуйынчы. Эбі ухмаға ерне бек хыттан кашқарза ядым. Анжақ сасым, хам шутланы бек, илден илденмелі мар, хырылдатса да вайзарын духре. Ана надеда да илкмері Эбі тенжеренні гамраныттларах савны çынна çылзахы варма, Май болны евір, алла он череделне тытрым, Галя! Галя же Галя! Щук, вăл юраду, ӹнтсе пырахны шешке. Вăл Галь сивлек, хускан узыр, терце ямаш мана. Куше, черене ерілгерзе яраган, юраду хемне сапмаш. Ебе ұшқыпны жин типселарна шылгу жүмін жетанын дуядып. ағыманын шүшіме хуллен шылса ажашланы алы. Эбі ұлтын жәрі тұғындартма бүрмен пүрне. Ман чун шимеші. Мен думалайын де ман халі сансыр. Темеше кункайла гынаха әбі юраду вене мухтаттым. Улдавлы юраду, эзі кыварлы да шелзіріккен, ымзанчык. Эсе манчун шимешне кевешсе варларын, эмзе тибетрін. Эй тенжене юраду хватне, эдем тазалыхен хакне шеклеме килне пике. Хамбурнышын шуррине бама май булзан, Она бурын заир терсен. Манжын вилім де воя ебір жеш курынны булетчі. Ағы әбі тебір худ, шірбе пәлет пірлешні жере бұқса үлдім. Херлі пайыр газем шупкаланны ченде. Ман чундра шав дери хаярдуем Куш хуралса келчі. Тарыху. Юрадуба ұраду пурде пір болса, ман кығыра табылдар деш. Анжақ кығыр шурылза каймаре, пужанза юлчешеш. Унда әмітте бұлмаре. Шер тімлензе темлензе пужанза юлны сивлек планетті бұлзатача. Ага манделге евіш шул жезене шил Візем ташты планетари тілінмелле пызы кесреме тивежен, тимір жүлжізем пірбірін жүмне дұйын жүш. Візен елықтарыған сасы пұша шабырчы. Тәнжере чихыруши, чун пушанза юлны. Урықла каласам ху, мелге пұлзадыны. Мелге. Унжын хевелде, уйықта табрех Савныде сивлениде. Выл пуринженде писне. Галя. темжен күренне санлывыл. Шаплах мангымылы. Хитре жин, вилзенде хитре икен. Шудалать. Тюбери тачка білетсем, ташталла сирілме бұшларыш. енді темін падырмақ сіксе дұхны бұлас. Туллажат теп сірдюбе. Сары кун бұшланчы. Ебі жаплақ савны жінжен кужа емес деп. Сазардық пирінші вұхрақ туй юры анраза Ярым, ярым, яраби, ярабине мана бар, аслы херне шива яр, Кешеннине мана бар. Туй? Ак мінле бұл тенже. Шак самантра Аркадий туй тереть, савынать. Эбе галі батне үбіндім. мана пачах интереслендер интереслендермері. Ах, тенжежім, Галя, пирен Галя! Кетмен жерден елдінзе ғайры херарым засы. Вăлхыттан хюхлезе йрзе ячче, он жумменнче тада са саза хутшанче. Эбе пужа клезе пăхрым. Пиррен умра, кабыр думлы туйхалы хедрать сене картузысене хывса, аллысене тытнă, сене пичесене саппунесембе хупланы. Эбе шшне мыжар шине гердем. Херле питле лиды чарылса кайны кушепе, прегале шинеле, тепреман шинеле бұха-бұха елчі. Ундан унын бичетіріх күшіл тұмламесем юқса анчыш. Вăл гале умне ерибен чергушленсе Хура çушинчен ачашларе. Пушинчи чечек кышылне вăра хын хывса. Галяна тăхындарчы. Галяна пыдарнă хыщн, теннче манжын пуш хирбек пулса юльчче. Эпе çрре бек күлі херринче сыңселаракан булдым. Хам мӹн шухышланине те білместеп, Шинзем эбешак темиже кун хушинче шуралса, вадылзаларныне гурза, маншине піртелензе, пір херхензе бұқреш. Каш енне кайре, пәлет тұры, куне ожы, Эпе галі батне кайма бұштарындым. Тарышсақ тумланадып. галі то прибатне зададым. Ун на мінженна дедірать. Выл сары кебебе, хулбуши даранақ гайна сары тюлек тюлекшіл арбаштарать. Выл бе евіш палыға задытны Тебір алынже нумай булмаш, күлі херринже пуштарна шуры лили. Хай туғы жалла денгерет. Сылдым күшне хесне, бір келенчік де балырашы. Сөне Соне мелле салғулы. Эбі бір задырзан бұл тұруға херелзі гайреде пушне бұдан жықлын ұсыре. Кескен жеш сывылық сунжы. Эбі ұн жіне тілінзе бұқырым. Надеда, надеда мар бұлғал. Ағы бұл чыргушленжеде алынжи шуры палық шумне Херле буржын лентыба жихса Ундан Галя саныгерчік не Унын Оның күшісенче әмір сирілмей Чун суране, үгіні палырать. Туды хурлықлын чалышы де, пиджі жінжі піргеленжіге Надя палық шумынчен вырахын шекленче кашхи кашхебу іспа келе даврынадып. Галіба ұйырылма келдім. Тері хурлықлын. Тері стывадын, табырдым ебі. Пулны иртні жын, пурин жынде кашар, гена. Тері денаде алыне ман енелі дысыре. Эбе алып адым. Надя мазар шинчен тухса кайрря. Эбе галя палыке шинчи шуры лили жине бұқырым. Выл таза да илемлле. чечек шиин шуры лебеш вілдірдет çаврнчче те, палык шине пырза ларч. Шуры лили повеже, чваш халық артиски, Светлана Савельева-Буларя